Alo. Selamun aleyküm. Sesim ezin yani. Sənin səsin çox pis gəlir. Nətər gəlir səsin? Hə, indi yaxşıdır, indi düzəldi. Alo. Bəli, bəli, bəli. <clears throat> eşidirsən? Eşidirəm, eşidirəm. Hə, onda Bismillah deyək, lakin qabaqcadan bəzi şeyləri təyin eləyib üzərində razılaşaq ki, söhbət yaxşı alınsın. Yəni bir-birimizin sözünü kəsməyək. Əgər mən sən danışacaqsansa, sən mənə iş aydın işarə verməyənə qədər ki, sən sözü qutardın, mən müdaxilə eləməyəcəm. Eyni şey də mənim tərəfimdən. Və çalışmaq, çalışaq ki, çox uzatmayaq. Yəni Məsəl üçün da biri tutaq ki, durub yarım saat danışacaq, digəri qulaq asmır. Belə yox. <clears throat> Bunu deyəndən sonra inşallah mövzumuzun əvvəlində mən istəyirəm ki, bəzi müstərahların üzərində razılaşaq. Bəzi sözləri necə anlayırıq biz? Yəni, ola bilər ki, sən məndən fərqli anlayırsan, başlayaq bir-birimizlə ixtilaf eləyək, lakin ə, e, həqiqətdə eyni şey deyək. Bu olmasın. Ona görə qabaqcadan təfvidli, və yaxud da zahiddir falandır. Bunları bunların üzərində razılaşaq. Başqa bir əlavə eləyəcəyim var. Bu uzatmaq məsələsi barədə bu mövzu ola bilər ki, məsələn elə nöqtəyə toxunasan ki, bu yarım saat da izah tələb eləyər və yarım saatdan daha artıq bir izah tələb eləyər. Yox, başa düşdük. Mən yəni deyirəm ki, burada nə mən sənə dərs verirəm, nə də sən mənə dərs verirsən. Bu müzakirə olduğu üçün Sözsüz ki, heç kəs 100% ehtiyacı ödəyə bilməz. Lakin bacardığımız qədər sözü qısa tutaq. Hə, tamam. Aydındır, hə? İndi mən istəyirəm ki, ə, e, söhbət belə belə olub ki, mən istəyirəm ki, əvvəlcədən aramızda olan ixtilaflı nöqtələri müəyyən eləyək. Məsəl üçün, ə, e, Bəzi yazılar var ki, mən cavab yazmadım onlara. E, Əz-Zəhəbinin müfabbid olub olmaması və yaxud da İbn Qudamənin müfabbid olub olmaması. Bu iki məsələni birinci istəyirəm ələ alaq, sonra keçək ümumi mövzuya. Nə üçün? Çünki mənim bir necə? Də başlayım mən ümumiyyətlə bir şey deyim Allahın izni ilə. Yəni baxıram ki, o şey mövzu başlamadan o şey öz mazir məcrasından qırağa çıxır. Öncə Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə deyirəm. Allaha həmd olsun. Onun rəsuluna, rəsulunun pak əhlibeytinə, zövcələrinə, səhabələrinə və qiyamətə qədər onların yolu ilə gedənlərə Allahın salamı və xeyri, bərəkəti olsun deyirəm. Və Allahdan mən aciz qulunu xəsmi önündə təsdid və təyin etməsini yalvararaq diləyirəm. O hər şeyə qadir, qulları üzərində mütləq iqtidar sahibidir. İkinci bir şey, biz bura gəlməmişik ki, mənim bildiyim qədər e, Zəhəbinin və yaxud da İbn Qudamanın müfəvvid olub olmadığını müzakirə eləyər. Ümumiyyətlə mənim üçün e, nə Zəhəbinin, e, nə də İbn Qudamanın əqidə mövzularında elə böyük bir ağırlığı yoxdur ki, onların lap müfavid olub olmaması nəyisə ifadə etsin. Birbaşa mövzuya keçək və ümumiyyətlə sən e, bura gəlmisən ki, mənim anlayacağım qədər təfvid etiqadını iptal eləyəsən və mən də gəlmişəm ki, sənin e, etina etdiyin etiqadı iptal eləyim. Mövzu budur, yoxsa hansısa alimin görüşü nədir, o nədir, onu başqa vaxt ya istəyərik vaxt təyin edib danışarıq və yaxud da yazılı şəkildə mövzuda bildirək. Yox, bax ə, e, bir söz deyim. Mən ə, e, səni söhbətə çağırarkən, söhbətə çağırmamın birinci səbəbi onda oldu ki, sənin mənə yazdığın cavablar məni yalanda ittiham eləməyin, tədlisdə ittiham eləməyin, bu kimi şeylər oldu. Ki mən istəmədim ki, eynilə sənin orada verdiyin yazıya başlayım, bir yazı ilə cavab verim, sonra da sən mənim yazıma cavab verəsən. Mən ona görə istədim ki, ümumən sənin üçün bəli, zəhəbinin e, ola bilsin ki, bir ağırlığı yoxdur zəhəbinin. Mən başa düşürəm səni. Yəni heç kəs də demir ki, zəhəbi hüccətdir. Lakin çox qardaşlar üçün onun bir əhəmiyyəti var. Söz, söz ondan gedir. Mən də o deyirəm. Ümumiyyətlə sən e, mənimlə heç e, hansı mövzuda danışacağımızı təyin eləməmisən. Qardaşa demisən ki, mövzu təhfid olacaq və mən də bunun üzərinə razılaşmışam. Təhfid burada təhfid ümumiyyətlə qıraq mövzuları burada... istəsən təhfid mövzusunu bitirək. Mən... Təhfid mövzusunu bitirək ondan sonra mən yəni qəsdən elədir. Mən səni çağırarkən bəli təhvid demişəm və bu təhviddən başqa bir mövzu deyil. Təhvidlə əlaqəsi hə, yoxdur. Ümumiyyətlə təhvid, təhvid etiqadı haqq etiqaddırmı, batil etiqaddırmı? O danışacaq. Bu onu. bu mövzu üzrə danışacağıq. Söz... Yox elə bunun üzrə danışaq. Başqa mövzu, başqa mövzuya mən keçmirəm. Sən məni ittiham eləmisən, bax kişi, sən mənə demisən yalan danış. Sən də məni çox şeydə ittiham eləmisən. Mən, mən bura gəlməmişəm ki, sənin məni ittiham. Şıxırma, səsini aşağı sal. Mən də sənə fırsat. Kodunu aşağı sal. Mən səninlə də ittiham eləmişəm, fürsət vermişəm sənə, eynilə mənə cavabdır. Bax, mən burada mövzunu bazara vermək istəmirəm. Mən bura mən bura öz nəfsimi müdafiə eləməyə gəlməmişəm. Ümumiyyətlə səni nədə ittiham etmişəmsə, o başqa bir mövzudur. Səni yalançılıqda ittiham etmişəm, səni ikiyüzlülükdə ittiham etmişəm və bunu hələ də edirəm. Bu başqa bir mövzudur. Mövzumuz təfvid etiqadı, haqq etiqaddırmı, batil etiqaddırmı? Bu mövzuda danışırsansa danışaq. Danışmırsansa mən, mən başqa mövzuya girmirəm. Buyur. Mən o mövzuda mən demirəm ki, o mövzuda. Yox, danışacağım. elə danışacağam, yox danışaq. Bəli, bu mövzuda onun içərisində. Danışacağam, yox danışaq. Bu da Yox, o mövzu baş, o mövzu onun içərisində getmir. Əlbəttə. O mövzu tamam başqa bir şeydir. Mənim İbn Qudamanın və Zəhəbinin nəqillərindən anlayışımdır o. Sən o sən, mövzu ümumiyyətlə başqa bir şeydir. Söhbət eləyə, düzdür? Mən səni çağırmışam söhbət eləyə. Sən məni çağırmısan təfvid mövzusunu, haqq etiqadını batil etiqad. Təfvid mövzusu deyil. O İbn Qudamanın olduğu etiqaddır. Hey, İbn ki mən ondan bu cür anlamışam. İbn Qudamanın etiqadı çox ola bilər. Yəni elə etiqad ola bilər ki, batıl ola bilər. Etiqad sadəcə təqlidlə. O mənim İbn Qudamanın sözündən anlayışımdır. Zəhəbinin nəqillərindən anlayışımdır. Mənim anlayışım Çox bir dəqiqə deyən, mənim anlayışım burada mövzu deyil. Mövzu nədir? Təfvid etiqadı haqqdırmı, batildirmi? Mən deyirəm ki, haqqdır və bunu isbat etməyə hazıram və sən deyirsən ki, batildir və dedin ki, onu isbat etməyə hazıram bu mövzunu danışırsansa danışaq, uzatmayaq. İbn Qudamanın görüşü nədir? Zəhəbinin görüşü nədir? O mövzuda danışmağa gəlməmişəm. Buyur. Mən səni o mövzuya görə çağırdım. O mövzu da onun içərisindədir. Əgər danışmısan, o mövzuya görə danışmısansa danışma. Mən amma səni, mən amma səni o da o mövzuda daxil danışırsan, o mövzuda daxil olmaqla bu məsələləri müzakirə etməyə çağırmışam. Mən hər bir... məsələni mən sən mən səninlə nəsə müzakirə eləmərəm ümumiyyətlə. Mən səninlə Mən sənin axırıncı sözü dinlədim axıra qədər. Mən bu məsələləri müzakirə, bu məsələlərin hamısı, istər İbn Qudamə, istər Əz-Zəhəbi, istərsə ümumilikdə hamısı təfqid mövzusudur. Mən sənə bir adamla xəbər göndərəcəm. Bunların hər birini ayrı-ayrı yazmaq fikrim yoxdur. Mən hamısını ümumiyyətlə Yox, xəbər yox, ümumiyyətlə mən, xəbərə ehtiyac yoxdur. Məsələ nədir? Sən niyə gəlmisən bura? Deyim, sözümü axıra gedeyim. Mən sənə çağıranda dedim ki, qardaşa dedim ki, mənə deməmisən. Qardaşlardan sənə çatdırdım. Qardaşlar mənə çatdırıb ki, mövzu təfvid olacaq. Sən qardaşa zəng eləyə soruşaq. Qardaş mənə dedi ki, mövzu təfvid etiqadı olacaq. Söhbətdən qaçırsan sən, mən başa düşmürəm. Mənə mən səndən niyə qaç? Mən söhbətdən qaçsaydım mən sənin qabağına gəlməzdim. Səndən qaçmaq, nə bilim, kişiliklə ən düşük səviyyəsi olar. Gəlmisənsə söhbət eləyək. Nə nə problemdir? Söhbət eləyək təfvid mövzusu. Mən deyirəm ki, sənin etdiyin etiqad bütpərəst etiqadıdır, batil etiqadıdır və təfvid etiqadı ki, mənim etdiyim etiqaddır, haqq etiqaddır. Sən öz əqidəvi belə deyə təyid etmək istəyirsənsə və mənim etiqadımı iptal etmək istəyirsənsə buna başlayaq. Yoxsa İbn Qudamə nə deyir? Lap deyə İbn Qudamə heç müfavvid olmayıb, Zəhəbi müfavvid olmayıb. O mənim İbn Qudamənin sözündən, nəqillərindən anlayışımdır, Zəhəbinin nəqillərindən anlayışımdır. Bunun mövzuya nə dəxli var? Mövzuya çox dəxli var. İkinci bir şey mövzudan, ikinci bir şey mən söhbətdən qaçmıram. Söhbətdən qaçsaydım mən sənin qabağına gəlməzdin və altından xətt çəkərək qeyd edirəm ki, sənin kimi bir şəxsiyyətin, yəni dırnaq arasında önündən qaçmaq mənə görə kişiliyi ilə düşük səviyyəsidir. Mən qaçmaram qətiyyən. Və qaçsam nəyə görə qaçaram? Ümumiyyətlə səni bu e, müzakirə əhli görmədiyim üçün qaçaram. Nəfsimi tənzih eləyərək qaçaram. Yoxsa ki mən səndən qorxaraq və yaxud da sənin açdığın hansısa bir mövzuya girməyərək qaçmaqsa da şey onun heç ağlının ucundan keçirmə. Sən mövzunu yayındırırsan. İbn Qudamanın etiqadı nə olub? İbn Qudama mənə görə ümumiyyətlə heç maraqlı deyil. Zəhəbin etiqadı nə olub? Maraqlı deyil mənim üçün. İnsanlar nəyi tartışırlar? Təfvid etiqadı haqqdırmı, batildirmi? Sən nəyi sən nəyi dəstəkləyirsən? Təfvid etiqadının batil olduğunu. Mən nəyi dəstəkləyirəm? Təfvid etiqadının haqq olduğunu. Təfvid etiqadının batil olmağını isbat etmək istəyirsənsə, danışaq. Yoxsa hansı alim nə olub, bu da təfvid etiqadı edib deyə təfvid sözü var, deyə təfvid mövzusuna aiddir. Belə şeylərlə mənim başımı allada bilmərsən, bəlkə məndən öncə 2 dənə dırnaq arası münazirə etdiyin kəsləri, o şey, o təs kəsləri allada bilərsən. Mövzumuza aidiyyəti yoxdur. Qısa, konkret deyirəm. Təfvid etiqadı mənə görə haqq etiqaddır, sənə görə batil etiqaddır. Mən bunun haqq olduğunu isbat etməyə hazıram sən də bunun batil olduğunu isbat etməyə hazırsansa, bismillah mövzuya başlayaq Başqa şeydən danışasansa, mənim sənə vaxt sərf vaxt sərf etməyə niyyətim və həvəsim yoxdur. Sözüm hələ ki burada bitdi. Buyur. Qurtardı sözün. Hə. Deməli, sən dedim axı sən ki, burada ki, sən dedin ki, sənin bu danışığından belə çıxdı ki, mən bütpərəstəm. Sənin sənin etdiyin etiqad bəri. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Dedim ki, etiqadı e, o etiqadı bütpərəst olan bütpərəstdir. Mümkün deyil ki, etiqadın hə bütpərəst olsun, amma özü bütpərəst olsun. Bir dəqiqə imkan ver. İmkan ver sözünü, imkan ver sözünü de. İkincisi, mənim şəxsiyyətimi təhqir elədin. Dırnaq şərəsində şəxsiyyət demək, şəxsiyyəti təhqir eləməkdir. Düzdür yoxsa yox? Təhqir yox. Yəni mən ümumiyyətlə səni belə deyək də vacib bir şəxsiyyət kimi görmürəm. Ona işarə edirəm. Mənim şəxsiyyətim isə ki, sənin şəxsiyyətin dırnaq şərəsində, düzdür? Bəli, yəni sənin şəxsiyyətini ciddi bir şəxsiyyət görmədiyim üçün. Bəli. Hə, yəni başa üstündə, yəni ki, adam saymırsan da mən sən. Adam saymıram, yox, ciddi bir şəxsiyyət saymıram. Yəni bu mövzuları danışacaq ciddi bir insan. Ciddi bir şəxsiyyət nə demək? Ciddi bir. Yəni sən sənə sənə sən düz baxsan, məsələlərə düz baxsan, mənə görə sən bu mövzular səndən daha üstündür, yəni. Yəni mənim qarşımdansa bir mötəzili otursaydı, mən sevinə-sevinə münazirə edirdim. Çünki mötəzili yəni danışanda nə danışdığını bilir. Mən, mən təxmini bilirəm sən nə danışasan. Yəni bu mövzulara yəni ümumiyyətlə sənin xarakterini, sənin şəxsiyyətini, yəni ciddi bir xarakter, ciddi bir şəxsiyyət saymıram və bu mövzuları, bu mövzuları sən səninlə müzakirə edəcək birisi saymıram səni. Və yazımda da forma qoyduğum yazımda da demişdim ki, mən əslində o insanın çağırısını ciddiyə almıram müəyyən şeylərə nəzər alıb onlara xatir söhbətə gəlirəm və yenə davam edirəm. Mən sənə nə demişdim, sən mənə nə dedin, mən sənə indi nə deyirəm, sən mənə nə deyirsən, onları qoyaq bir qırağa. Mənim vaxtım yoxdur, artıq saat ona 20 dəqiqə işləyib 20 dəqiqədir sən hələ mövzuya girə bilməmisən. Təfvir etiqadı batildir deyirsən. İsbat etməyə hazırsan, başlayaq. Mən baş hazıram, vallahi ki, mən birinci sənlə aramızda olan münaqişəsi münaqişəsi gedən mən sənə məsələ müzakirə edirəm. 11-ci dəfədir deyirəm ki, mən də sənə mən bura onun üçün gəlməmişəm. Mən də sənə eyni şeyi təkrar edirəm. Mən səni çağırarkən məqsədim olub ki, bunlar da müzakirə. Sən, sən mənə deməmisən. Sən, sən mənə deməmisən. Sən, sən kimlənsə danışmısansa, mənə bu cür çatdırılıb ki, mövzu təfvid olacaq, təfvid. Başqa mənə deyilməyib. Yoxsa yox, müzakirə eləməyə gəlmisənsə, bunu müzakirə eləyə ya da müzakirə eləmə. Müzakirə yox. Mən bu məsələni müzakirə yox, hep səninlə. Eləyirsən mənlə yoxsa yox? Müzakirə yox. Haşa, haşa lillah ki, mən teatrım sənəm, Zakirliyəm. Mən gəlmişəm ki, sənin etiqadını iptal eləyim. Başa və təfvid etiqadını şans verirəm etiqadımı iptal eləməyə. Mən səndən bu mən səndən müzakirə eləmək istədiyim mövzularda birinci olaraq bu mövzular var, bu iki mövzu. Müzakirə eləmək istəyirsən yoxsa yox? Bu burada iki məni, mövzunu qoy qıraq. Xeyr, mən onun üçün gəlmişəm. Məni iptal elə. Xeyr. Məni iptal, mənim fikrim. Xeyr, xeyr. Eləmək istəyirsən yoxsa yox? Mən sənin bəli, sənin e, sənin etiqadını ibtal eləmək istəyirəm və o iki alimin görüşü nədir, nə deyil, onu bu dəqiqə danışmağa mənim heç vaxtım yoxdur, heç həvəsim də yoxdur. Ümumiyyətlə ki, mən heç maraqlı deyil. Mən düşün, mən deyirəm ki, sən o məsələdə batil üzərindəsən. O məsələdə batil üzərindəyəm. Yəni alimin sən, e, alimin sən, alimin sən... etiqadını səhv anlamışam. Alimin etiqadını səhv anlamışam. Kim? Sən? E, bəli, mən İbn... Mən deyirəm ki, bəli. Tamam, Qudam... tamam, qəbul etdim. Qəbul etdim. Qudamən, əzhəb... İbn Qudamənin Zəhəbinin etiqadını səhv anlamışam. Keçək təfvid mövzusuna. Keçək. Keçək. Keçək. Lakin qəbul eləmək elə bir şey olmasın sonra deyək ki, mən sadəcə olaraq haqq üçün dedim. Sonra mən ümumiyyətlə mən ümumiyyətlə nəsə hansısa bir çıxış eləyəndə sən sənin mənim önümə bir, bir şərt qoya bilmərsən. Niyə? Mən ümumiyyətlə səninlə bu dəqiqə təfvid mövzusu danışıram, uzatma söhbəti. Təfvid mövzusunu danışmağa hazırsan, hazır deyilsən. Hazıram, lakin lakin danışaq şo. Qoy ikisini iki mövzunu qoy qırağa. Sən burada etiraf edəsən, and içəsən ki, xəta eləmisən o iki məsələdə. Mən keçim o birisi mövzuya. Xeyr, qətiyyən mən ümumiyyətlə, ümumiyyətlə o mənim bir anlayışımdır. Sabah mənə aydın olar ki, sabah mənə aydın olar ki, mən, mən indi ona dedim ki, xəta eləmirəm. Sən üçün baxırsan başqa cür mövzuya çəkmək olur. Hə, sən qaçırsan yayın sabah aydın ola bilər, başa düşsün. Aydın olar, fikir dəyişərsən. Lakin sabah aydın olsa, bəli, mən orada yazacağam ki, misal üçün, bəli, bu məsələdə səhv eləmişəm. İbn Qudama bu görüşdə. O da təcsimə giribdi və yaxud da Zəhəvi bu görüşdə o da təcsimə giribdi. Allah ikisinə də rəhmət eləsin, onların etiqadım təfvid etiqadında olmayıb və bunu yazaram. Yəni bütpərəst bir sabah gəl bu anlasam. Yəni bütpərəst. Necə? Yəni qəbul etsən ki, bütpərəst etiqadda olub. Əgər isbat eləsəm ki, Əgər elə bir şeyə gəlsən, bəli deyərəm. Qəbul etsin ki, bütpərəst etiqadında olublar. Sənə çatmır mən nə deyirəm. Elə bir nəticəyə gəlsəm deyərəm. Çünki sən belə ikili bəzən sözlə danışırsan. Bayaqlar dedin ki, yox sənə bitpərəst demirəm. Mən sənə izah edirəm axı. Mən təəssüflər olsun ki, İsveç dilini bilmirəm. Ki sənə o dildə izah edim. Mən sənə deyirəm çatsa, yəni gələcəkdə. Çatsa, yəni gələcək mənanı bildirir. Yəni çatsa deyərəm. Yəni mənə görə İbn Qudamə bitpərəst etiqadımdır. Mən qəbul etmirəm. Lakin indi xəta elədiyi qəbul eləmirəm. Qətiyyən. Və mən də deyirəm ki, mən mən deyirəm ki, mən səni müzakirə çağırdığım mövzulardan biri bu olub. Müzakirə eləmək istəsən, sən məni eləmək istəmsənsə eləmə. Sənin niyyətindən tutmusan o mənə maraqlı deyilsən. Mənə çatdırılıb ki, təfvid mövzusunda olacaq. Təfvid mövzusundan yarım saat keçdi. Buyur, söhbət. Təfvid mövzusuna təfvid mövzusundan danışırsan mənimlə. Bəli, təfvid mövzusundan da bu, bəli. Gözəl. İndi sənə bir sual verim. Keçdik mövzuya, təfvid mövzusu. Mən dedim ki, e, birinci əzəh bir dənə danışacağıq. Əzzəhəbi, müfab sənə, yoxsa yox. Sənə mən nə dilində izah eləyim ki? Bax, iki dənə şey var. Yaxşı, mən səninlə lafdan söhbət edirəm. Söhbətə bir dəqiqə danışım. Söhbətə mən bir dəqiqə danış. Yox, elə deyil. Sən məni çağırmısan, sən istədiyin nağılı mənim önümə yürüdə bilmərsən ki, sən mənə təfvid deyib çağırmısan, mənə belə çatdırılırdı. Ağılsa rədd elə. Mənə bir tür çatdırılırdı. Nağıldırsa Necə? Nağıldırsa rədd elə. Nağıldırsa isbat elə ki, nağıldır. Yəni, mən rədd etdiyim üçün deyirəm ki, yəni bu mənim onun etiqadından anladığım bir şeydir. Ümumiyyətlə başa gəlim səndən. Ümumiyyətlə sənə e, görəm izah etmək çətindir. 2 dənə məsələ var. Bax. Bir təfvid etiqadı. Haqdırmı, batildirmi? Bu mövzu. Mən mən müzakirəyə gəlmişəm. Baş dəqiqə söz kəsmə. Bax sən hocaya qaydanı pozursan. Qaydanı pozursan. Qayda yox, qayda. Qaydan. Hocaya mən məcburam sənə dəstəyim, çünki sən elementar şeyləri dərk eləməkdən acizsən. Buyur. Sən mövzudan qaçırsan. Buyur, buyur. Buyur. Bir təfvid mövzusu var təvhid etiqadı haqq etiqaddırmı, batil etiqaddırmı? Mən etiqad edirəm ki, təvhid etiqadı haqq etiqaddır və sənin üzərində olduğun etiqad batil bir etiqaddır, təcsim etiqadıdır. Sən etiqad edirsən ki, xeyr, mənim üzərində olduğum etiqad hardasa cəhmə etiqadıdır və batil etiqaddır. İkinci bir məsələ var. İbn Qudamə və Zəhəbi təvhid etiqadında olublarmı? Bu iki mövzunun arasında olan bağ, yəni oxşar məqam sadəcə olaraq hər iki mövzunun içində təfvid kəlməsidir. Mən sənə deyirəm ki, mən hansısa alimin hansısa görüşdə olduğunu danışmağa gəlməmişəm. Bax yenə deyirəm. Mən hansısa alimin hansısa görüşdə olduğunu danışmağa gəlməmişəm. Üçüncü dəfə deyirəm. Mən Zəhəbinin və İbn Qudamanın hansı etiqadda olduğunu danışmağa gəlməmişəm. Təkrarlayıram, mən səninlə təfvid etiqadının ümumiyyətlə sənin etiqadını iptal eləməyə gəlmişəm. Sənin etiqadın haqqdırmı, haqq deyilmi, onu müzakirə eləməyə gəlmişəm. Və axırıncı dəfə deyirəm. Əgər təfvid etiqadının haqqı, təfvid mövzusunu danışırıqsa, danışaq. Yox, İbn Qudama ilə Zəhəbinin əqidəsini danışacağıqsa, mənim vaxtım yoxdur, işlərim də çoxdur, bir sürü işim var. Buyur. İşlərin çoxdursa, ya ged işlərini danışaq. Və sən mənə belə çıxır ki, sən məni belə desən qaçdın mövzudan. Sən qaçdın, əlbəttə qaçdın mövzudan. Sən qaçdın, mən yox, mən buradayam. Təfvir etiqad. Mən qaçmıram. Mən səni çağırmışam. Təfvir etiqad danışırsan mənə. Söhbətdə mən çağırmışam səni. Mən əfə qaçdım. Söhbətdə sən çağırırsan, sən durub indi burada yeralaşdan danışanda mən səni dinləməliyəm. Yeralaşdan danışıram mən. Ya sən də o mən sənə misal verəm ki, hər nədən danırsan mən səni dinləmək məcburiyyətindəyəm. Önəmli deyilsə o boyda zırrama nə rədd yazsan o zaman. Sənin qabağında uşaq durur. O boyda deyil, o Hansızdır rəddiyyə niyə yazsan ki, önəmli deyil, ibn Qudamə müfabbid deyirsə müfabbid deyil. Nə rədd o boyda rədd. Mən deyirəm ki, əlbəttə ki, mən onu ümumiyyətlə yəni mənə İbn Qudamanın etiqadının nə olub olmaması lazım deyil. Mənim etiqad sözün üstündə dəlil ki, nə önəmli deyil kişi kimi sözün üstündə dur ki, denək ki, mən bəli bu görüşdə olmuşam, bu görüşü deyirəm və onu isbat etməyə hazıram. Fakt görünür ki, isbat Nəyi? Nə hansı mövzu? Yəni bir dəqiqə. Kişi kimi nə edeyim? Sən dedin ki, sən rədd Aha. yazmısan və etiqad edəmədiyin şeyi yazmazsan əlbəttə ki. Demək ki, Hər e, etiqad edirəm. Mən demirəm ki, etiqad etmirəm. E, mən sadəcə olaraq deyirəm ki, İbn Qudamən o görüşdə olmağını etiqad etməyim. Mənim üçün yəni İbn Qudama sabah o görüşdə olmadığını etiqad etsəm belə mənim əqidəmdə heç nə dəyişməyəcək. Yəni sabah İbn hə, hə, Qudamanın mən tətim etiqadında olduğunu sözümü kəsmə. Sabah mən İbn Qudamanın tətim üzrə sözümü kəsmə də bir dinlə, sözümü kəsmə. Yəni. Bir dinlə də dinlə. Dinlə. Sabah İbn Qudamanın tətim etiqadında olsam yenə mən təfvid etiqadını müdafiə eləyəcəm. Təfvid etiqadını danışırsan, danışmırsan danışacağam mən sənə təhvil edəcəm. Mən qaç Danışacam yox, danışırsan, danışmırsan. Mən sənə- Qaçırsan yox, danışırsan. Mən bu quda müəllim məsələsini həll edib keçə təhvil edəcəm. mən. Sən yəni mən sənə nə dilində izah eləyim? Mən də sənə mən də sənə eyni dildə danışıram. Sən də qəbul eləmirsən. Mən də sənə deyirəm Mən sənə deyirəm ki, o mövzuları danışmıram mən. Qoy qırağa, Danışmırsan, qoyduq qırağa. danış- Hansı danış- alimin etiqadı? Məni danışmırsansə mənə aydın olan odur ki, sən orada yazdıqları isbat eləyə bilmirsən, müdafiə eləyə bilmirsən. Bu aydın oldu. mənə. Sənə aydın olan odur. Bəli. Sənə aydın olan odur. Bəli, əgər gözəl. Bilirsən, gözəl. Aydın olan o aydın olsa keçək indi təhvid məsələsində də mənə bir şeylər aydınlat. Olar? Olar, olar. Buyur, onda keçək təhvid məsələsi. Keçdik, bəli, hə. hə. Ee, sənə, sən təhvidi sənə bir şey deyim. Mən sənə bir şey deyim. Təhvid məsələsində Hı. mənə izah elə, təhvid etiqad elədiyin sən o təhvid dedikdə nəyi qəsd edirsən? Yox, ümumiyyətlə sən inkar etdikdə təfvidi niyə inkar edirsən? Onu mənə izah elə. Təfvid nədir sənə görə? Və nə üçün inkar edəcəm deyə. Görə, nə... Sən 2 dəfə təfvidə tərif vermisən, ikisində də səhv tərif. O sənin anladığın. Vermisən, onun üçün görüm. O sənin inkar etdiyin məsələ. Hə bir dənə onda izah elə bir dənə. İzah elə bir dənə. Məqaləni müzakirə eləmək istəmirsən deyə. Ona görə o məsələlər Yox, hə. yox. Nədir? Gözəl. Onda bir dənə təfvid nədir izah elə mənə. Təfvid deyirəm sənə nədir? Təfvid. Buyur. Mən təfvidin tərifini orada yazdığımı sənə oxuyum. Təhvirdə nə yazmışamsa sənə, orada oxuyun. Bir dəqiqə gözlə. Aha. Orda dediyi demirəm, amma ümumiyyətlə indi də o görürsənsə oxu, amma yəni təfvidi necə anlayırsan onu mənə izah et. Mən deyirəm, bəli, mən deyirəm sənə ki, bəs mən təfviddə necə var, yəni çə deyirəm sənə. Ə, bəli, buyur. <coughs> Bir dəqiqə. Mən yazmışam ki, təhvid əhli bir qayda olaraq Allahın və elçisinin sallallahu əleyhi və səlləm sifətlərlə bağlı sözlərinin heç bir mənasının xitab olunmuş mükəlləflər tərəfindən isbat edilməyəcəyini təqdir edirlər. Və sən... Bir dəqiqə qoy mən də baxım o yazıya. Bir dəqiqə qoy mən də baxım o yazıya. Qoy açım o yazını. and shit Aha, oxu təzədən. Təvhid əhli bir qayda olaraq Allahın və elçisinin sallallahu alayhi sallam sifətlərlə bağlı sözlərinin heç bir mənasının xitab olunmuş mükəlləflər tərəfindən isbat edilməyəcəyini təqdir edirlər. Aha, bu sənin təvhidə verdiyin tərifdir. Bəli. Yəni sən təvhidi bu cür anlayırsan. Bəli. İndi yəni burada sonra mən desəm ki, burdan bu cür anlaşılır və bu batildir, demə ki, mən onu qəsd eləmirdim. Razılaşsan ki, bu necə deyirsənsə hərfən onu etibar. Mən sənə nə qəsd elədim deyim. Birincisi, Bəli, mən demirəm ki, Allahın və elçisinin sallallahu əleyhi və səlləm sözlədiyi söylədikləri sözlərin mənası yoxdur. Elə bir söz yaz, yazmışam Aha. orada. Yazmışam ki, bax, amma burada bir şey var. Hə, buyur, buyur. Qulaq as. Heç bir mənasının, yəni mənaları var. Bir neçə məna var sözün lüğətdə. Bunlardan hər hansı birini, yəni heç birini müəyyən müəyyən olaraq hər hansı birini xitab olunmuş mükəlləflər tərəfindən. Yəni biz isbat eləmirik. Yəni Aha. biz insanlar isbat eləmirik. Bax. Lakin iman edirlər. Məsələ bura gəlirəm. İsbat eləmirlər yox, təyin eləmirlər. İsbat edirlər. Bəli, o məna varsa isbat edirlər. Allahın murad etdiyi mənanı isbat edirik, amma təyin etmirik. Can çəkici nöqtə bax budur. Demək, isbat eləmək deyəndə qəsdim ondadır Aha. ki, onlardan hər hansı birini Görsən mən elə bilirdim sən qəsdim ondadır deyəsən onun üçün. Və səncə mənim yəni, qəsdim, izah elə, buyur. Səncə mənim qəsdim nədir? Buyur, yəni izah elə. Onun üçün deyən mən sənə dedim ki, qəsdivindən izah elə ki, sonra şey çıxır. Yəni mən öz qəsdimi çox gözəl bilirəm. Elə mən bu məqaləni oxuyanda sənin bu cür hə. mənim sözlərimi öz anladığın şəkildə inkar etmə və demək ki, bu cahilcəsə söylənmiş sözdür. Bu elə sənin özün Aha. qərəzliyindən xəbər verir. Heç kəs demir ki, ad... mən adam bilim ki, sən isbat deyəndə təyin qəsd eləmisən. Ay sol. Sən isbat yazmısan. Və tə, sən ora isbat yazmısan. Təyin qəsd eləmisən, təyin yaz. O hər hansı bir mənanı isbat edirsiniz. Təqdi dəhli hər hansı bir mənanı. Əlbəttə ki, Allaha murad etdiyi mənanı isbat eləyirəm mən. mən. Haşa, onu inkar etməkdən Allah'a sığınıram. Ah, o məna heç Allahın murad etdiyi hər hansı bir məna Necə? hər hansı bir məna, o mənalardan hər hansı birini isbat eləmiş ki, birini, hər hansı bir eləyirəm, eləmirəm ki, 5 hə? dənə məna varsa, onlardan birini isbat eləyirəm, hansını isbat eləyirəm? Allahın murad etdiyi mənanı. Amma təyin etmirəm ki, Allahın murad etdiyi bu beşindən hansıdır. Bax, burada sən xata eləmisən. Xata eləməmişəm. Qə qəsdim odur. Eləmisən, necə yəni eləməmisən? Yox, yox. Mən deyirəm sənə isbat edirəm. Mən sənin sən ki, isbat eləmirsən. Sənin sözün mənasına belə çıxır ki, mənə görə həmin sözlərin heç bir mənası yoxdur. Yəni qətiyyən hə, yox. Sən deyirsən ki, ümumiyyətlə, sən səni təfvid əhli heç bir mənanı isbat eləmir. Bu da nədir? Ayəti tətil etmək, yəni nası tətil etmək ki, heç bir mənasını isbat etmir. Əl, isbat etmirsə, deməli bu mənası sənə, yoxdur. Mən sənə deyir, mən sənə deyirəm ki, hər hansı bir məna, onlarda hər hansı bəzi Bir də bir də bir dənə şey çatdırım. 2 dəqiqədən bir qulaq asat deyib belə, yəni tin uşağı kimi danışma biraz ədəbli ol. Yəni mən qulaq asıram zaten sənə. <laughs> Buyur. Tin, tin uşağı demişdən çox maraqlıdır ki, bu sözü sən mənə deyirsən. Amma qoy qalsın qırağa bu söhbətlər ya. Sən onsuz da axırıncı söhbət. Yəni 2 dəqiqədən bir də şey danışma da qulaq as. Sanki mən sənin qırağın zadanam. Deyəcəm o mənim üslubumdur. 2 dəqiqədən bir deyəcəm mənim üslubumdur. Get onda üslubu düzəlt, sonra belə insanın üslubla gəl mənim. Çox gözəl üslubdur. Dırnaq şərəsinə danışmıram mən. Açıq-aydın deyirəm. Tamam, onda o sən hörmət etdiyin kəslərə istifadə hə, edirsən o üslubu. Göz üslubu. Mən çox gözəl bilirəm ki, çox gözəl bilirəm ki, təhvid əhli demirlər ki, bu hə. sözlərin heç bir mənası yoxdur. Çünki onlar da bilirlər ki, biz bilirik ki, Allah Taala burada bir məna qəsd etmişdir, lakin biz bilmirik hansı mənadır. Və deyirlər ki, Allahın murad etdiyi mənanı isbat eləyirik. Bunu bilirsənmi təfvir əhlinin belə Hər dediyini? Hər şeyi insan bilmədiyi şeyi isbat eləməz. Niyə ki? Bilmədiyin şeyi necə isbat edəcəksən? Dəlalə. Mən isbat eləm. Allahın murad etdiyini mən isbat eləyirəm, bəli. İsbat isbat eləmək bildiyin şeyi isbat eləyərsən. Hə. Bilmədiyin şeyi isbat eləməz. Ki, kim deyir? Kim deyir ki onu sənə? Bəyaxşı Çində insan bilmədiyi şeyi də isbat eləyə bilər. Mən sənə çox gözəl misallar verə bilərəm burada mən sənə. Buyur, ver misal. Huruful muqatta'nın mənası nədir? Huruful muqatta'nın mənası odur ki, hərflərdir. Hərflər, yəni o Allah Subhanahu taala belə əbəs yerə hərf endirdi, yoxsa nəsə bir mənası var onun? Hər hansı bir mənası var, bəli. Bəli. Sən o isbat eləyirsən o mənanı. O mənanı yox isbat eləmirəm. Bilmirəm nə tər isbat eləyirəm. Necə? Yəni Allah sən sən hər hansı bir mənası var, amma mən var olan mənanı isbat etmirəm. Yox, var olan məna Necə var olur? deyirəm, lakin isbat eləmək o mənanı yalnız bildikdən sonra mümkündür. Yox, e, sən axı onda belə çıxır ki, yaxşı, sən belə deyirsən. Onun mənası var. Huruful muqatta'nın mənası var. Amma mən o mənanı bilmədiyim üçün isbat etmirəm onu. Hətta bil, bilmədiyim şeyi deyirəm ki, mən bilmədim. Bə, necə isbat edirəm? Gözəl. Hə. İndi bir də bunu müqəddimələrə düzəyib də nəticəyə baxaq. Müqəddimə 1. Huruful müqaddənin bir mənası var, məna var, sabitdir. Hı. Hə. Müqəddimə 2. Mən o mənanı bilmirəm. Müqəddimə 3. Mən bilmədiyim şeyi isbat etmirəm. Nəticə mən o huruful müqaddənin mənasını təhdid edirəm və o ayələrin ümumiyyətlə mənasını isbat etmirəm. Çünki mən bilmirəm. Ha, sən xeyr, yəni burada ləfs oyunu oynama. Sən çox gözəl bilirsən. Ləfs oyunu oynamıram ki, mən sənə dediklərimi müqəddimələrə düzdüm. Sən çox gözəl bilirsən. Ki, mən sən Tamam, sən deyirsən mən düzün müqəddimələrə. 1. Müqəddimə 1. Huruful müqattəənin mənası var. Əgər hərf oyununda qalsa, eyni hərf oyununda mən də oynaya bilərəm bu müzakirə əsasında. Lakin sən çox gözəl bir yaxşı oyun oynayıram. Bax, bax qulaq, isbat eləmək, isbat eləməklə mən deyəndə ki, isbat eləmək mənim qəsdimlə sənin qəsdin burada eynidir. Sadəcə o istifadə etdiyimiz sözlər fərqlidir. Mən də deyirəm ki, mufavvidlər, yəni təh təh təh təhvid əhli onlar iman gətirirlər ki, Allah təalanın dediyi sözün bir mənası vardır. Lakin o sözlər, o mənalardan, Bəli, o... bax qulaq gözlə də söz dinlə. O mənalardan hər hansı birini seçib onu həmin mənanı ayrılıqda isbat eləmirlər. Bax, isbat eləmirlər, yox təyin etmirlər işlətmirlər. Bax sən sözü səhv işlətmisən. Sən indi bura isbat yeri işlə, isbat qoymusan və deyirsən ki, ikimizin də qəsdi eynidir, sözləri ya. Sən ümumiyyətlə tərəfindən e, isbat etmirlər. İsbatın mənası var. Sən lazım olmayan yerə soxmusan kəlməni və deyirsən ki, yox mən bundan bunu qəsd edirəm və deyirsənsə ki, mən kəlmə oyunu oynayıram. Yaxşı gəl addım ba addım mən səni izləyəcəm. Müqəddimə 1 Huruful muqatta'nın mənası varmı? Qoy insanlar görsün ki, kim oyun oynayır. Var mənası sənə görə? Huruful muqatta'nın mənası var. Lakin mən sənə dedim, Ben, ben bir bak, tekrar yok, bak, attım bak, bastım şeyde. Attım de. Söz oynadı. Kimin oynadı ortaya? Kimin oynadı ortaya? Alo. Alo. Ben seni eşidirəm, Sen beni eşidirsən. Ha, indi gəldi, gəldi səsin, Ha, Hə. ümumiyyətlə görək də kim oyun oynayır da. Yəni sən, burada nə var ki, insanlar dəyişir. İndi çoxsu düzdür. Sən, bir dəqiqə. Addım ba addım, bir dəqiqə də. Addım ba addım xahiş edirəm. Rica edirəm. Rica edirəm. Mahiyyət yoxsa ləfsdir? Rica edirəm. Yox. Əsas burada mahiyyət yoxsa ləfsdir? Əsas yox, sən ümumiyyətlə ləfs sən deyirsən ki, mən sənin verdiyin tərifə yox. Mən ah. sənin verdiyin tərifi niyə qınamışam, onu sənə isbat edirəm. Niyə qınamışam? Sən deyirsən ki, boşuna qınamısan. Gözlə bir dəqiqə. İftira sən deyirsən ki, boşuna qınamısan. Ki, sən mən o vaxt iftira at. İftira o vaxt olar ki, iftira. O vaxt olar ki, sən mənim qəsdimi biləsən, onda deyəsən ki, bu iftiradır. Yox, qəsdimi mən sən qəsdimi deyirəm, sonra götürmüsən, yazmısan ki, məsəl üçün bu müfavvidlər isbat etmir etmirlər və sonra gəlib sənə deyirəm ki, müfavitlər isbat edir axı, niyə iftira atırsan? Sən deyirsən ki, yox, mən orada isbat etmirlər deyəndə təyin etmirləri qəsd etdim. Prosta indi təyin etməyi yazmadım isbat yazdım. Belə bir şey olar bəyəm. Və sonra da deyirsən ki, sən orada mənə e, mənim orada iftira atdığımı, yəni nəfsivə girib demisən. Gəl mən səninlə ümumiyyətlə də müzakirənin bir şeyi var da. Kəlam elmin bax burada gözəl. Bax insanı ağla dəvət. Kəlam elinə ki, kəlam elinə keçəcək. Mövzudan kənara çıxma. Kəlam elinə keçəcək. Kəlam yox, kəlam ilə danışmır. Ümumiyyətlə üslubu kəlama aparmaqdan gəlir. Təqlidin nə olduğunu üzərində razılaşdıq yoxsa yox? Yox, yox, hələ sən gö görək ümumiyyətlə razılaşsan, sən deyirsən ki, isbat elə mən mənanı təsdiqləyirsən yoxsa inkar edirsən? Mən dedim mənanı təsdiqləyirsən. Sən dedin inkar edirəm çünki təfvid təfvid əhli isbat edirlər təyin etmirlər. Yaxşı, isbat etdiyi mənaları isbat eləyirlər, amma lakin isbat edirlər, lakin o isbat etdikləri mənanın nə olduğunu bilmirlər. Tə aşsa ol. Yox, Allahın bunu aşsa ol. Bax, təyin etmirlər. Yaxşı olsun təyin eləmirlər. Lakin isbat elədiyi o mənanın olduğunu sən etiraz edirsən ki, sən isə insan bilmədiyi bir şeyi necə isbat eləyə bilər və mən səninlə keçdim uca huruful muqatta məsələsinə ki, sənə sübut eləyim ki, insan bilmədiyi bir şeyi də isbat eləyə bilər. Misal üçün, müqəddimə 1, A müqəddiməsi, böyük müqəddimə. Huruful muqatta'nın sənə görə mənası var. Qardaş, var deyirsən. Mən mən əgər o söz oyunu olarsa oynasın, mən səninlə söz oyunu oynayaram. Mən sənə deyirəm ki, mən sənə deyirəm ki, bir insanın sən deyirsən ki, bunun günahı var. Mən sənə deyirəm onun günahını isbat elə. Xahiş edirəm. Bayaqdan əgər getsəydi addım batdım. İndi bitmişdi, keçmişdi başqa mövzuya. Sən imkan vermirsən. Sən mövzunu ki, insan bilmədiyi bir şeyi isbat eləyə bilməz. Razısan? Sən belə deyirsən. Sən mövzudan kənara çıxırsan. Mən sənə deyirəm ki, söz oyunu olsa, söz oyunu. söz oyunu olsa o zaman ben sənə söz oynayaram. Mən sənə deyirəm, sən deyirəm, sən deyirsən ki, bu adamın günahı var. Mən sənə deyirəm ki, o adamın günahını isbat elə. Sən də lakin deyirsən ki, sən də deyirsən, isbat edə bilmirsən. Nədir o günahın nədir? İsbat edə bilmirsən. Bilmirsən nədir? Sən bayaq. Söz çox ağır sözdür. Etiqadın kökündən silkələyir. Səsin səsin batır, səsin batır. Gəl səsin. Alo. Alo. Səsin qatır. Mən səni eşidirəm, yaxşı eşidirəm. Sən məni eşidirsənmi? Sənin səsini eşidirəm, amma çox zəif gəlir. Eşidirsənmi səsimi? Biraz yaxşıdır, amma zəif gəlir. Nəsə mənim qəsdimi başa Onu maksimum yaxşı. Mənim qəsdimi başa düş. Bir dəqiqə yəni, üzr istəyirəm. Xahiş edirəm. Sən bayaq mən niyə bu şeyə girdim? Sən bayaq orada yəni e, bir söz işlətdin. Bu söz sənin işlətdiyin söz təfvid etiqadını biz mövzuya girməsək belə kökündən iptal edir. Onun üçün, yəni insanlıq sözsüz ki, bu münazirəni yəni 100 nəfər dinləyəcəksə, onlardan ikisi ağıl sahibi olacaq da. Qoy onlara bildirmək istəyirəm ki, yəni ümumiyyətlə sənin işlətdiyin söz ki, insan bilmədiyi bir şeyi isbat eləyə bilməz. Hə, bu dedin sən. Qalsan. Mən də hələ də deyirsənmi bu şeyi? Mən də sənə qəsd elədiyimi, qəsd elədiyimi izah elədim. E sən bir dənə söz deyəsən, mən onu iptal edəcəm, sən deyəsən ki, onu qəsd eləmədin. Belə davam edəcəm. Qəsd elədiyimi izah elədim. Hə, gözəl. İndi yo, izah elədin yoxsa yox? Sən izah elədim yoxsa yox? Qoymursan. Bax yox, izah elədim. Qoymursan. Yox, bax izah elədim yoxsa yox? Qoymursan. Qoymursan sən. Nəyi qoymursan? İzah, qoymursan ki, mən mənim insanın ümumiyyətlə dediyin o sözün batil olduğunu isbat etməyə qoymursan sən. Mənim yəni imkan vermirsən. Beləcə də tamam. İzahım, tamam, mən sənə mən sənə mən, elə bir şərt deyirəm. Tutaq ki, isbat edin ki, mən işlətdim. Sən tutaq ki, isbat edin mənim işlətdiyim söz xətalıdır. Sən tutaq ki, isbat edin mənim işlətdiyim söz xətalıdır. Sən Qulaq as. söz isbatdan getmirsən. Gözdə bir dənə hə, isbatdan getmirsən. Gözdə bir dənə sözüm deyim. Gözdə bir dənə sözüm. Sən tutaq ki, isbat edin mənim dediyim söz xətalıdır, söz xətalıdır. Məna Özdən getmir söhbət. Nədən getmir? Söz Bizdən getmir e söhbət. Hə. Sən ikinci bir şey işlətdin. İnsan bilmədiyi şeyi isbat eləyə bilməz. Hə, mən çünki isbat mənə görə, isbat mənə hə. görə. Eynilə bu misalda ki, ver, mən sənə deyirəm ki, sən sən deyirsən ki, kimsə onun günahı var, lakin soruşsan mənə günahının nə olduğunu isbat elə. Sən də isbat eləyə bilmirsən. Aha. Hə. Bu Yox, mən, sən hə, ağac da ol. Deməli sən nə deyirsən? Mənim anlayışımda. Deməli sən nə deyirsən? Hə? Deməli, nəticə olaraq sən nə deyirsən? İnsan bilmədiyi bir şeyi isbat eləyə bilməz. Mənim isbat eləyə bilməz dediyimdə qəsdim budur. Bilmədiyin şeyi isbat eləyə bilməzsən. Hə, yəni isbat elə bil insan bilmədiyi şeyi isbat eləyə bilməz sözündən qəsdin insanın bilmədiyi şeyi isbat edə bilməməsidir. Mənanın olduğunu isbat eləmək ayrı. Amma o mənanın nə? Tamam da, yəni o mənanı bilmir mənanın olduğunu bilir, amma o mənanı bilmir və bilmədiyi şeyi isbat eləyənməz deyirsən sən. Aşo, amma mənanın olduğunu isbat eləmək hə, başqa bir hə. şeydir. Mənanın olduğunu isbat eləmək hə, yox, şeydir. Ona demirəm. Onu zaten sənlə məndə ittifaq edilir ki, təfvid əhli o ayələrin mənası olduğunu bilir. Onu zaten ikimiz də ittifaq edirik orada. Hə. Sənlə mənim ixtilaf nöqtəm hansıdır? Hə. Təfvid əhli bilmədi, sən deyirsən ki, bilmədiyi bir şeyi isbat eləyir. Mən deyirəm ki, gözəl, bəli, mən təyin edə bilmədiyim şeyi isbat eləmisən və sən də deyirsən ki, etiraz edərək insan bilmədiyi bir şeyi isbat eləyənməz axı. Təyin edə bilmədiyi bir şeyi isbat eləyənməz. Sən bunu deyirsən. Və mən də sənə deyirəm ki, gəl ümumiyyətlə bu sənin bu dediyin yanlışdır. Və insan təyin edə bilmədiyi bir şeyi isbat edə bilər. Əql də buna dəlildir və mən səni indi əlindən tutub, yəni şey mənasında, yəni aşağılama mənasında yox. Yəni addım bu addım səninlə müqəddimələrlə davam eləmək istəyirəm ki, davam sən elə. biləsən ki, davam insan elə. təyin Davam elə. Təyin Davam elə. Sən posta Gözəl. mən sənin posta bax baxıram ki, görürəm ki, sənin məqsədin Allah bilir nədir. Lakin əgər Yo, ağa, əgər mənada razılaşırsa, davam elə. Mən sənə imkan verəm, davam elə. Ağa, buyur. Buyur, yo. davam elə. Tamam. Ona ağıl sahibləri e, qərar verər. Müqəddimə 1. Sən deyirsən ki, insan insan. Müəyyən, yəni 5 dənə məna varsa, o, o ayətdən çıxan mənanı qəbul etsə də, təyin edə bilmədiyi bir şeyi isbat edə bilməz. Gözəl, bunu dartışacağıq. Müqəddimə bir. Elə demədim. Elə demədim. Mən dedim o mənanın nə olduğunu isbat eləyə bilməz. Hə də yəni mənanı yox. Mən dedim ki, insan isbat etmədiyi bir şey iman şey, yəni təyin edə bilmədiyi bir şey isbat edə bilməz. Hə, dedim bilmədiyi bir şey isbat eləyə bilməz. Yəni həmin mənanın nə olduğunu isbat edə bilməz. Mənanın nə olduğunu isbat eləyə bilməz. Bax, təyin edə bilməmək bilməməkdir. Yəni mən bilmirəm ki, onu təyin edə bilmirəm. Yox, Bilsəm sən təyin bilirsən, edirəm. Sən bilirsən ki, məna var. Və ona görə bunu isbat mən... edirsən ki, məna var. Ya bilirsən. Necə isbat edirsən? Deyirsən ki, Allah Taala'nın Allah Taala bizə, yəni şey, e, əbəs şey göndərməz falan. Bu cür isbat edirsən ki, Allah Taala'nın dediyi hər bir sözün mənası var. Bu, mənanın mən ondan danışmıram. Mənanın olduğunu isbat edirsən. Lakin İxtilaf nöqtəsini təyin eləyək, ixtilaf nöqtəsini təyin eləyək ki, sonra nəyi tartışdığımızı gözəl şəkildə biləsiniz. Sonra məsəl izah eləyəndə deməyəsən ki, yox, mən onu demirəm. Mən sənə, İxtilaf nöqtəmiz nədir? Şans verirəm, dənə, izah elə. Lakin təhrif eləmə sözümü. Mən sənə şans verirəm, izah elə. Lakin təhrif eləmə sözümü. Sən hə. şans verirsən. Bəli, mən sənə şərt verirəm ki, izah elə də. Mən sənə deyirəm ki, izah elə, lakin deyirəm sözümü təhrif eləmə. Yox, təhrif etmirəm. Bax, iki dənə məsələ var. Bir, o ayənin mənası varmı, yoxmu, onu qəbul etmək. Bunu bunu danışmırıq. Sən də deyirsən ki, təfvid əhli bəli, bilməsələr belə o ayələrin bir mənası olduğunu qəbul edirlər. Və mən də bunu qəbul edirəm, çünki mən özüm təfvid əhliyəm. Hə. Və mən də ikimiz də bunda hə. razılaşdıq. Mən də əksini deyirəm. Bunu dartışmırıq. Hə. Bunu dartışmırıq. Bax, bunu qoyduq qırağa. Hə. İkinci bir məsələ çıxır ortalığa ki, o qəbul edilən mənanı, yəni mənası var dediyimiz şeyin möhtəməl mənalarını təyin etmək. Bax, təyindən gedir. Mənası vardan getmir söhbət. Məna var. Birinci aşamanı keçdik. Sən də razısan, mən də razıyam. Onu da artışmayacağıq. Və mənim səninlə e, müqəddimələrlə edəcəyim söhbət bu məsələ ətrafında dönməyəcək. İkinci məsələ. Qəbul etdiyimiz o mənanı təyin edə bilirikmi? Sən deyirsən ki, mən deyirəm ki, yox, mən təyin edə bilmirəm. Və sən də razısan ki, mən təyin edə bilmirəm və sual qoysan ortalığa etiraz edərək ki, təyin edə bilmədiyin bir şey necə isbat edirsən? Gözəl? Hə. Hə. Mən də sənə deyirəm ki, çox sadə insan təy mənasını təyin edə bilmədiyi bir şeyi isbat edə bilər. Sən də misal ver və mən də sənə misal verirəm. Huruful muqaddənin mənası olduğunu qəbul edirsən. Qulaqsan. Qoymursan. Yo, yo, sən görürsənmi, yenə, kəsirsən. Sən yenə düzgün çatdırmırsan. Mən mən mən sənə deyirəm ki, mənim dediyimdə, mənim dediyimi çatdır. Sən çatdır insanlara. Mən dediyimi düzgün çatdırmamısan. Nə dediyimi Mən dediyimi düzgün çatdırmadım. Sən mən düzgün çatdırmadım, sən çatdır insanlara. Hə, o zaman mən sənə deyirəm də, deyirəm ki, sən ə, e, təyin eləmək dedikdə mənim qəsd elədiyim odur ki, biz isbat edirik ki, məna var. Mənanın olduğunu isbat eləmək başqa, amma o mənalardan, o mə bildiyimiz o mənalar, sözün hə. mənalarından hansı olduğunu isbat eləmək isə başqadır hansı olduğunu təyin etmək başqadır. Və sən də dedin ki, az olaraq isbat elə təyin də, çünki insan təyin edə bilmədiyi bir şey isbat edə bilmir. Yəni insan dolayısıyla təyin edə bilmədiyi bir şey isbat edə bilməz. Dolayısıyla isbatla təyin eyni mənaya gəlir. Belə demədimmi az öncə? Mən sənə gəlsə desəm ki, qabağa söz qoysam, desən ki, bu sözün 5 dənə məna var, mənası var və dedim ki, isbat elə ki, Allahın bunlardan Allahın bunlardan muradı hansıdır? İsbat Ay soha. Mən isbat edə bilmərəm. Ay isbat edə bilməzsən. Təyin edə bilmərəm, amma yo, yo, Allahın ondan ol... da düzdür isbat edə bilməzsən onu. Bəli, bəli, təyin edə bilmərəm. Yəni təyin edə bilmərəm. Aşır, isbat edə bilmərəm necə? Deyirəm ki, Allah bu 5 dənə mənadan birini qəsd eləyib və mən o mənanı isbat eləyirəm, nəf eləmirəm. Amma hansı mənanı qəsd eləyib təyin edə bilmirəm. Bax budur təfvir etiqadı. Bəli, mən o mənada ki, mən səndən razı e, ixtilaf eləmirəm. Mənim dediyim hə, söz, gözəl. mənim dediyim sözüm budur ki, mənanın olduğunu isbat eləmək ayrı şeydir. O mənalardan, Aha. yəni mənanı eləmək başqa şeydir. Hə, hə, o dildə olan mənalardan 5-6 dənə ehtimaldan birini Allah üçün Aha. isbat eləmək ayrı şeydir. Allah üçün təyin etmək. Amma hə, mən də deyirəm ki, Allah üçün isbat eləmək bizim dilimizdə bu mümkündür. Bizim dilimizdə bu mümkündür başa düşdüm. Onda sən belə deyirsən. Yaxşı ki, onda yəni onda sənə belə deyirsənsə, onda sən insanın təyin edə bilməyəcəyi bir şeyə isbat etməsini qəbul etməlisən. Təyin təyin edilə bilməyən bir şey edə bilməyəcəyi bir şey isbat Yəni onu Allahın muradı muradına uyğun isbat etməsini qəbul edirsən sən onda. Mən qəbul edirəm, bəli. Mən qəbul edirəm ki, Allah təalanın muradını bayaq orada sən insan isbat edə bilməyəcək. Bəs bayaq niyə desən ki, insan bilməyə bilmədiyi, təyin edə bilmədiyi bir mənanı isbat edə bilməz? Çünki mən inanıram ki, biz bilirik. Orada mənanın olduğunu bilirik. Hə. Mən inanıram ki, biz bilirik. Hə, mən, mən inanıram ki, budur. Sən inanırsan ki, sən inanırsan ki, biz bilmirik. Mənim sualım bilirsən nədir? Yox, başa. Sən indi deyirsən ki, mən qəbul edirəm ki, insan təyin etmədiyi bir şeyi isbat eləyə bilər. Və və sual verəm, bayaq niyə bunun əksini dedin və sən sən çünki biz qəbul edirik ki, biz bilirik. Yo, bu, budur bax, cavab. Bax qardaş, bu, bu yenə söz oyunudur. Mən deyirəm ki, bir şeyi Hə indi nə oyunu çıx da. Mən, mən sənət mən çıxmaq istəyirəm. Mən mövzunu davam eləmək istəyirəm. Sən hə? buna nə ad qoyursan qoy. E, sən buna istəsən söz oyun qoy. Sən buna istəsən tələyə salmaq qoyursan qoy ha. Heç nə dəyişmir. Qardaşım, mən sən, əvvəlcədən mən sən 2 dəqiqə bundan qabaq dediyin şeyi inkar elədin. La havla və la quvvətə illə. Amma sənə bu tərifin verəndə təfvidin, məna ilə sənə izah elədim. Sən məna ilə razılaşdın, lakin mənim qırağa sən bayaq nə bildin mən? Təfvidin tərifin qoyaq. Qulaq asın bir də. Sən bayaq mənə Məna ilə razı. Mən səninlə razılaşdım. Səni sənin yəni belə deyək də, uzun müddət sonra sənin orada gizli qalan qəsdini anladıqdan sonra səninlə razılaşdım. Ay ki sən deyirsən ki, təfvid əhli, təfvid əhli o mənaların olduğunu deyirlər. Mənanın olduğunu deyir. O ayət mənanın olduğunu deyir, amma mənanı təyin eləmirlər. Hə. Mən Gözəl. başqa sözdən işlətdim hə. ki, o mənalardan, o mənalardan hansının Allahın qəsd elədiyini isbat eləmirlər. Yəni el... təyin eləmirlər. Yəni isbat edirlər, qardaş, təyin etmirlər. Eləmirlər. Bax tə, bax deyirəm ki, sən hə. eyni şeydir qardaş. Niyə mən mən bilmirəm nə sən izah edirsən. Mövzudan çıxdı. Mövzudan çıxdı. Mövzudan çıxdıq. Elhamdülillah. Mən də elə bayaqdan sənə istəyirəm ki, davam eləyək. Hə. Buyur. Nə var ki, bu mövzu ilə əlaqəsi yoxdur. Yəni o ayrıca bir müqəddimədir, bir etiqadını çökütmək üçün. Hə, bu... Bayaq sənin dediyin bir şey var ki, insan bax bilmədiyi şey, qəbul etmədiyi şey demirəm. Bax, sən dediyin ki, insan təyin edə bilmədiyi bir şey. Yəni qəbul edir mənası var, amma təyin edə bilmir. Bunu isbat edə bilməz. Və mən sənə isbat etdim ki, belə bir şey mümkündür. Sən dedin ki, bəli, bu mümkündür. Bax qardaş. Sonra mən sənə dedim ki, 5 dəqiqə bundan qabaq niyə əksini dedin? Sən dedin ki, çünki biz bilirik ki, biz biz qəbul edirik ki, biz bilirik. Mən indi özümü təkrarlamaq Bax, sənə... istəmirəm. Mən özümü təkrarlamaq istəmirəm. Mən... Sən bətlənmirsən. Mən özümü tək... bir söhbət eləmirəm. Mən nəysə, mən nəysə, təkrarlamaq istəmirəm. Yəni, həmişə Mən özümü təkrarlamaq istəmirəm. Zaten başqa bir cümlə deyəcəm. Başqa bir variant deyəcəm, davam eləyər. Mən özümü təkrarlamaq istəmirəm. Bir cümlə deyəcəm, davam eləyəcək. Mənanın olduğunu isbat eləmək bir şey. Belə, belə sərtə demək. Yəni mən olmaram sənin qabağında. Başqa birisi olar, yəni səni yerdən yerə vurar. Belə səhvlər eləmə. Buyur. Ay sağ ol. Sən çox rəhmətli insansan, çox mərhəmətli insansan. Mənim dediyimdə heç bir xəta yoxdur. Olur. Amma cümləni cümlənin deyiliş tərzində, cümlənin telliyiz tərzində məna fərqi ortaya çıxır. Ya, mənanı isbat eləmək, mənanın olduğunu isbat eləməklə mənanın olmasını isbat eləməklə mənanın özünü isbat eləmək başqa başqa şeylərdir. Sən etəndi seriyadasan. Mən onu izah eləmirəm sənə. Sonra bir sual vermək istəyirəm. Hə? Təhdid biz başa düşdük ki, təyin olunmur, yaxşı. Bu mənalardan biri təyin olunmur isbat edirlər mənanı. Allahın murad etdiyi mənanı isbat edirlər. Qəbul eləyirsən bunu? Allahın murad elədiyi mənanın olduğunu isbat edirlər. Hə, Allahın isbat edir. Allahın Allahın isbat edir. Allah Allah Taala'nın hər hansı bir müəyyən bir mənanı qəsd elədiyini isbat edirlər, hə. Hə, ikinci bir şey tə, tə, tə, təvildə e, yenə başqa bir şey unutmuş. Tərifdə daha doğrusu başqa bir şey unutmusan. O da çox önəmli bir şeydir. Məsələn, indi biz deyirik ki, e, o kəlməni məsələn də indi deyək E, nüzul kəlməsini götürək, e, bunun bir 5 dənə mənası varsa, təfvid əhli bunu Allahın murad etdiyi mənanı isbat edirlər, lakin təyin etmirlər. İstər-istəməz məsələn dinləyicinin ağlına belə bir sual gələ bilər ki, təfvid əhli etiqad edirmi ki, o nüzul hərəkət edərək yer dəyişmə də ola bilər. Yəni bu da möhtəməl mənadırmı deyil. Bax bu da önəmli məsələdir. Təfvid əhli mənanı təyin etməyi Allaha həvalə etmədən öncə birinci aşamadan keçir ki, sən onu orada zikr eləməmisən. O aşama da nədir? O aşama da nədir? Allaha layiq olmayan mənanı nəfy eləmək. Dolayısıyla təfvid nədir? Təfvid iki aşamadan ibarətdir. Birinci aşaması Allaha layiq olmayan mənanı nəfy eləmək. Ondan sonra nəfy etdikdən sonra deyək 5 dənə məna var biri Allaha layiq deyil. O layiq olmayan mənanı nəfi etdikdən sonra yerdə 4 dənə məna qalır. Bəli, bunlar Allah üçün möhtəməl mənalardır. Qardaş, Allahın zatına layiq olan mənalardır. Bunu Allaha həvalə edirlər. Onu qeyd edirəm. Yerdə orada. qalanlar möhtəməl mənalardır. Ay başa düzgün başa düşdüm. Yerdə qalanlar Allah, möhtəməl mənalardır. Allaha, Allaha layiq olmayan mənanı nəfi etdikdən sonra yerdə qalan mənalar möhtəməl mənaların təyinini Allaha həvalə eləyirlər. Ay. Təsdiq bax budur. Başa düşdüm. Sənin dediyin tərifdən. Mən səni başa düşdüm. Mən səni başa düşdüm. Gözəl. Gözəl. Amma heç kəs onu inkar eləməmişdi. Yəni indi qədər heç kəs inkar eləməyib. Özü bu bütün ağıl sahibləri arasında çox... ittifaqdır ki, bu ağıl sahibləri arasında ki, ağıl sahibləri arasında ittifaqdır ki, həm mufavvidlər onsuz da Allah Taala'ya layiq olmayan sifətləri nəf edirlər, Hətta iddia edirlər ki, sifətlərin zahiri təşbihdir. Və sən deyirsən ki, bu bilinən bir şeydir, eləmi? Nə? Yəni fəzən deyirəm ki, bunu ümumiyyətlə müfəvvidlər yox, ümumiyyətlə bunu kim tər, tə, təfvidin tərifini eşidən hər bir kəsə bu zaten belə deyək də özü özünə aydın olur. Zaten, bu, bunu əlavə qeyd eləməyə ehtiyac yox idi deyirsən. Zaten mənlə sən aranda belə bir onsuz da anlayış var ki, mən heç vaxt heç yerdə iddia eləməmişəm ki, mən deməmişəm ki, sənlə mən yox. Mən sən burada söz, səninlə, söhbət burdan sənlə məndən gedir, burada söhbət aramızda müzakirədən. Yox, e, Sən tərifi sənlə mənim üçün yazmamısan axı. Tərifi çox adam oxuyur orada. Tərif ola bilsin ki, tam deyil tərif. Yox, tərif tam deyil, yox. Təhqid ümumiyyətlə orada e, məsələn mən çox adamla söhbət eləmişəm. Demişəm ki, mən Allaha həvalə edirəm. Üzr istəyirəm də, xahiş edirəm. Bax, Qoqas sən özünü dayındırırsan. Yəni yersiz yerə, yersiz yerə olmayan problemlər ortaya çıxardırsan. Bizim biz Hələ sənin təriflərində gedir söhbət. Zaten biz təhbid müzakirəsində, təhbid müzakirəsində bilməliyəm, insanlar bilməlidir. Mən bilirəm, insanlar bilməlidir ki, bu insan təhvidi inkar edirsə, bu insan təhvidin nə olduğunu dərk edibmi, yoxsa dərk etmədiyi bir şeyi mi inkar edir? Səncə, mən hər onu insanlara izah etməyə mən çalışıram. Sual verib səmimi cavab ver. Səmimi cavab ver. Səncə mən anlamamışdım Buyur. ki, e, səncə mən al, əgər əgər e, səncə mən anlamamışam ki, bir şey insan ağlında, yəni Allah Taala'nın e, məsəl üçün əli var dedikdə ya da sənin anlayışına yədi var dedikdə bunun ərəbcə mənaları bir də orqandır bu orqan mənasını məncə hə. sən elə düşünürsən ki, təhvid əhlinə görə mən belə başa düşürəm ki, bunu da bir möhtə ehtimal sayırlar. Sən elə başa düşə bilərsən. Bax mən, mən sənin anlayışını demirəm. Orda yazdığın mənadan səhv anlaşdır. Üzr istəyirəm. Mən elə başa düşə bilərəm. Mən konkret misal verim sənə. Misal verim sənə. Hə, buyur. Sən bəli, mən çox elə başa düşə bilərsən. Niyə? Mənə görə sən elə başa düşə bilərsən. Vallahi bunu səmimi deyirəm. Amma sırf sənin belə deyim də əqli dərəcəvi eleşdirmək üçün yox, ümumiyyətlə mənə görə sən belə bu cür başa düşə bilərsən. Çünki mən bilirəm ki, sən təfvir etiqadını, yəni e, nəsə tam dərin şəkildə oxumamısan. Təhqirlərin artıq da uje yavaş-yavaş çıxır amma Təhqir, mən mən sənə mən mən mən müqəddimə qoydum. Mən hə. müqəddimə qoydum. Mən söhbət səni alçaltmaq. Söhbətin xatirinə sənə təhqirlərə fikir verməyəcəm. Söhbətin xatirinə təhqirlərə fikir. Üzr istəyirəm. Mən müqəddimə təhqir eləmədim, müqəddimə qoydum ki, mən bunu sənin əqli dərəcəvi eleşdirmək üçün demirəm. Nə ad verirsən? Mən sözümü kəsmə. Nə ad verirsən? Bu can çəkici nöqtə Nə ad versin? Müqəddimə... Nə ad versin ver, davam eləyək. Mən sənə sadə ora sözü başa düşdüm yoxsa yox? Yox. Söhbət Sən... uzanır, ay ki, söhbət Yox. uzanır. Keçə əsas məsələdir. Uzanır çünki uzanır gərək çünki yoxdur bu. sən söhbət Havla. Hə, a buna gərək sən yoxdur. nə olduğunu anlamamısan. Və sən mənə deyirsən ki, sən inanırsanmı ki, mən bu qarşıda an... Bəli, mən inanıram. Beləcə, hə, ayıs oldu. Hə, sən iddia eləyirsən, o sənin iddianı hə. qalıb isbat eləmək, isbat eləmək qalıb. Hə. Sən mənim İkinci bir şey, bir dənə ağ, ağlımda gəlir. 2 saniyəlik bir misal verim. Bu insanlara da aydın olsun niyə bu məsələyə toxundu. Mən çox insanla dan danışmışam misal üçün və söhbət sırasında demişəm ki, misal üçün mən şey, bayaq dedim ki, söhbətimizdə lazım deyil söhbəti uzatmaq. Lazım deyil qəsdləri, məqsədləri izah, e, izah eləməklə söhbəti uzatmaq lazım Bəs, deyil. Mənim qəsdim bu deyil, budur. Sən öz qəsdini 2 saatda izah eləyirsən axı. Tək məsələyə. Yox, sən bayaq 2 dəfə öz qəsdini izah eləyirsən də. Lə havlə. Yəni səni onlar məni olmaz. Mənanın Sən qəsdi izah et. üzərində razılaşdıq, mənanın üzərindəki razılaşdıq. Keçək davam elə söhbətə. Mən sənə deyirəm ki, mən heç vaxt elə bir şey inanmamışam mütəbbid haqqında. Bir şey qutardı, getdi. Keçək söhbətə davam elə. Aydındır? Hə. İkinci bir sual. Mən bayaqlar sənin dediyin bir sözü təsdiqləmək istəyirəm. Bayaqlar işlətdiyin sözü ki, yaddan çıxmasın. Dedin ki, Aha. o şey ki, o şey ki, Allah Taala layiq olmayan Allah Taala'ya layiq olmayan mənaları inkar etdikdən sonra yerdə qalan Aha. möhtəməl mən yerdə qalan mənaları möhtəməl sayır. Yerdə qalan möhtəməl mənaları şey eləyirlər, bəli. Yəni Allaha həvalə eləyirlər. Allaha həvalə eləyirlər. Heç birini inkar eləmirlər. Düzdür? Yerdə qalanlardan heç birini inkar edirəm. İnkar eləyərlər, hansı yöndən inkar eləyirlər? Deyirlər ki, təyin etmə, təyin etməyin. Onu Yox, məsələn, təyin başa düşdüm. Təfvid əhli təyin başa düşdüm. Təyin Yox, başa düşdüm. Təyinini inkar edərlər. Təyin başa Təyinini inkar edərlər. Mənanın möhtəməlliyini inkar etmirlər. Bəli. Ha, <laughs> mən sualım aydındır. Mən deyirəm ki, bu yerdə qalan möhtəmə Mənim də sualım aydındır. Hər hansı birini, mən? yerdə qalan möhtəməl məlumatlarda hər hansı birini məsəl üçün seçib deyirlər, demirlər ki, Allah təalanın qəsd elədiyi bu deyildir. Belə bir söz deyirlər. Necə anlamadım? Demirsən yerdə, deyirsən ki, Allaha layiq olmayan mənaları inkar edədilər. Bu getdi, bunun üstünə xət çəkdik. Bunun Aha. üstünə ümumiyyətlə əvvəl xət çəkmişdik. Bunu müzakirə gözəl, etmirdik. gözəl. Sonradan Əla. yerdə qalan möhtəməl mənalar. Bu möhtəməl mənalardan Aha. hər hansı birini, onlardan hər hansı birini inkar edirlər. Deyirlərmi ki, Allahın muradı, Allahın qəsd elədiyi bu məna deyil? Xeyr. Təyin etmirlər ümumiyyətlə ki, hə, budur, bu deyil deyə təyin yox. Təyin etmirlər başa düşdüm. Bu aydın, təyin etmirlər başa düşdüm. Lakin onlar... bu deyil desək artıq biz başqa bir mənanı təyin etmiş oluruq. Sən desən ki, bu deyil, mənası məsələn deyə 2 dənə məna qaldı yerdə möhtəməl məna. Əgər desələr ki, bu məna deyil, deməli digər mənanı təyin etmiş olurlar. Ay. Onlar onun üçün təyin etmirlər deyəndə heç bir mənanı Allaha layiq olan mənaları Allahdan nəfi və Allaha isbat etmirlər. Sözsüz ki, təyinlik də hər mütəkəllim arasında Hə, bu, bu sənin sözündə biraz ziddiyyət var. Nə üçün ziddiyyət var? Qətiyyən yoxdur. Ziddiyyəti imkan izah elə. Edin, imkan ver, izah edin də nə, nədir? Ziddiyyət qəsd edin nədədir? Edin. Mən dediyim sözün, mən verdiyim sualın mənası çox aydındır. Mən deyəndə ki, yerdə möhtəməl mənalar qalıb. Bu möhtəməl mənalarını, bu möhtəməl mənaları bunlar üçün eyni səviyyədədir. Bunlar bilə ki biz bilmirik onlardan hansı Allahın muradıdır. Lakin bilirlər onlardan Allahın muradıdır. Lakin onlardan hansının Allahın muradı olduğunu bilmirlər. Deməli, e, ə, deməli əgər Allaha layiq olmayan, misal üçün orqan, cüz, hisslər falan bu kimi Aha. mənaları onların nəf etməkləri digər mənaları təyin Aha. etmək adlanır yoxsa yox? Adlanmır belə başa. Yox. Düzü? Yox, yox, Adlanmır. yox, qətiyyən. Ay sağ ol. Deməli Allaha layiq olmayan mənaları çıxdı çıxandan sonra yerdə tutaq ki 5-6 məna qaldı məcaz və yaxud da həqiqət, yəni bir bir məna həqiqi mənasıdır, digər mənaları isə məcazi mənalardır. Bu mənalar hə gözlə səbr elə. Bu mənalardan, digər mənalardan hər hansı birini əgər nəf eləmirlərsə, nəfi eləmirlərsə, aha. Deməli yenə də aha. təyin eləmirlər, düzdür? Bəli, təyin eləmirlər. Ayso. Yəni təyin etmirlərsə nəfi etmirlər. Belə desə daha doğrudur. Nəfi etmirlər. Nəfi etmirlər. Çox gözəl, çox gözəl. Nəfi. Aha. Bunu e, e, yəni yadda saxla da sonra da inkar eləmək olmasın bunu. Sən dedin. Dedin. Yox, qətiyyən. Sən yaz orada böyük hə. şeyindən qalsın. Hə, yox, yazmağı yazdı. Söhbət yazdı. O zaman inşallah davam edək. Görək ki, əvvəlki alimlər, əvvəlki alimlər əzhər Səsin yenə kəsildi. Səsin xışıltıyır. Yəni. Sənin də səsin. Hə. Necə? Əvvəlki alimlər nə? İndi mən bilmək istəyirəm. Sənə sələfin məzhəbi təhqid olub yoxsa yox? Yəni bu izah elədiyin tərifə uyğun olaraq. Gözəl. İndi mən sənə belə bir şey deyirəm burada. O məsələyə girmədən öncə o məsələyə girmədən öncə hə. mövzumuz təfvid etiqadının haqq və batil olduğunu hələ bir qırağa onu o mövzudan bir çıxaq. Ondan sonra sələfin şeyini təyin edə bilərik. Çünki sələfin etiqadını təyin eləmək 2 saatlıq münazirə də mümkün deyil. Çünki biz neçə aydır mövzu açmışıq, hələ də arxası gəlmir. Mən sənə deyirəm ki, gəl öncə biz təfvir etiqadı demirsən batildir. Sən ümumiyyətlə bu təfvirdə batil deyərkən hansısa alimlərin batil dediyi üçünmü batil deyirsən, yoxsa əlində qəti bir dəlil var, onun üçün batil deyirsən? Qəti dəlil dedikdə, bəli, bunun üçün həm ə... E, qəti dəlil var, batil deyirsən. Yəni insanlar deməsəydi belə sənin əlindəki qəti dəlilə görə sən batil deyəcəydin. Elə deyilmi? Bəli, bəli, bəli. Ə, indi o qəti dəlil o dəlil nədir? Qəti dəlil nədir? Gözlə bir də, bir də səbr elə. Ə, burada dəlillər çoxdur. Dəlillərdən bəziləri. Hə, qətilərini söylə. Yəni Bərbəhari belə dedi, Əhməd ibn Həmbəlin oğlu belə dedi. Bunlar mənim üçün dəlil deyil. Dəlil bilsən də qəti olmalıdır, yəni. Mənim üçün mənim dəlilim odur ki, mən qəti dəlil mənim üçün odur Aha. ki, əgər mən etiqad eləyirəmsə ki və araşdırıb və görürəmsə ki, sələf təhvid əqidəsüzəndə olmayıb sələf. Yəni nə sahabelər, nə də tabein. Zaman anlayıram ki, ə, e, təhvid batil məzhəbdir. Nə üçün? Çünki mümkün deyil ki. Hə, gözəl. İndi, indi bir də bir dəqiqə səbr edin, gözlə bir dənə saxla. İkinci, bu birinci. Hə, üzr istəyirəm. Elə bildin, bitirdin. Elə bildin, bitirdin. Hə, üzr istəyirəm. Bu birinci. İkinci, ərəb dili baxımından ayələrdə təhvid təhvidi ayələrə tətbiq eləmək mümkündür yoxsa yox? Ərəb dili baxımından. Mümkün mümkün deyilsə bu da bir də digər qəti bir dəlildir ki, təhdid batil etiqaddır. Təhdid batil etiqad. Aha. Bu iki e, bu iki e, əsas qaydaya görə mən təhdidi batil etiqad sayıram. Bəli, yəni və sənə görə bu iki şey qəti dəlildir. Bəli, bəli. Hə, indi gözəl və xahiş edirəm, yəni kəsmə, xahiş edirəm. Yəni mən ümumiyyətlə sənin bayaq dediyin şeylə bu arasında çelişki var. Mən səndən qəsdən onu soruşdum ki, sənin əlində qəti bir dəlil varmı? Sən dedin var və mən sənə dedim ki, sən bu qəti dəlil olduğu üçünmü təfvidi inkar edirsən, yoxsa kimsə dediyi üçünmü? Sən dedin ki, qəti dəlil üçün inkar edirəm. Hə. Və mən də sənə dedim ki, qəti dəlil varsa, deməli kimsə deməsə belə sən o qəti dəlilə görə inkar eləyəcəydin. Bəli dedim, bəli. Deməli sənin əlində elə bir qəti dəlil var ki, birinci sözündən anlaşılan heç kəs bunu deməsə belə, heç kəs deməsə belə ki, təfvid əhlində olmam, təfvid şey, təfvid sələf təfvid hə, hər kəs desə belə ki, sələf təfvid əhlində ol, təfvid etiqadında qanunda olmayıb, sən o qəti dəlillər onların sözünə görə deyil, qəti dəlillər görə qəbul eləyəcəydin bu sözü. Bəli, bəli. İndisə deyirsən ki, mən baxıram ki, 3 nəsil alim, yəni sənin təbirinlə də 3 əsr alim, sələf demədiyi üçün və mən də təfvir etiqad təfvir etiqadını batil sayıram. Bax, bayaq deyirsən ki, heç kəs deməsə belə əlimdə olan qəti dəlilə görə mən onu batil sayıram. Və deyirəm, qəti dəlil nədir? Sən deyirsən ki, insanlar de demədiyi üçün. Hanı sənin qəti dəlilin? Bunun harası qəti hə, dəlil? Hə, izah edirəm sənə. İcma qəti dəlildir yoxsa yox? İcma qəti dəlildir, əlbəttə ki. Yox, mən də sən əgər mən sələfin tətbiqdə olmamağının var da icma var. Mənə görə sələfin tətbiqdə olmaması var. Mənə görə icma var. Bəli. Kimdə kimdə kim gətirir o icmanı? İcma icma ondadır ki, əgər biz isbat etsək ki, hə. sələf mənalarda hər hansı Nətər icma var ki, sələf sələfdən bir çox bir çox rəvayətlər gəlib bu arada və mən sənə sərd eləyirəm onları. İlk 3 əsrdən sən sual verdi, suala cavab. Buyur. Buyur. E, icma bəli, icma var. Bir çox alim icma nəql edib bu məsələdə. Lakin alimənin alimənin sözündən savayı sələfdən əgər görsəm ki, sələf tətbiq eləməyiblər, lakin mənalar isbat eləyiblər və bunun üzərində Aha. icma var ki, bu mənalar isbat olunub və tətbiq edilməyib. O zaman burada mən tətbiq etdiklərinə dair dəlil yoxdur. O zaman mən e, əmin olum, başqa çarəm yoxdur ki, bunun icma olduğunu qəbul edim. Hə, gözəl. Deməli 2 dənə şey sən 2 e, dənə gətirdin. Bir icma dəlili. Hı. Yəni dolayısıyla ikisi də elə bir dəlil sayılır ki, yəni sələfdən e, zaten icma nəql gəlibsə, bu bu, bu e, bundan o anlaşılır. Sələfdən heç kəs təfvid etməyib və bu, bu da ona gətirib çıxarır ki, təfvid etməyiblərsə, Hı. Hə. deməli təfvid etiqadı batildir, haqq deyil və bu sənin qəti dəlilindir. Mən sənə sual verim. İcmanı nəql edib, icma nəql ediblərmi, yoxsa ümumiyyətlə həqiqətən də sələfdə icma varmı? Sən bunu araşdırmısanmı? İlk 3 əsr deyirsən də sələfə. Və mən sənə onun əksinə üç, üç, üç, yəni, ona baxsaq mütəkəllimlər üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Mütəkəllimlər də sizin isbat etdiyiniz mənanın Allah üçün sabit olmayacağında icma olduğunu rəvayət e, e, nəql eləyirlər. Halbuki sənin sən tərəfin qəbul etdiyi alimlərin və mən tərəfin qəbul etdikləri bu bu icma, yəni sələfdə belə bir şeydə icma var deyə mümkündür. Sələf dedikdə sələf müəyyən bir mərhələdir. Sələfin içində ilk 3 əsrin içində mücəssimi də olub sələfin içində tətbiq edən də olub, sələfi içində təvil edən də olub. Misal, və dolayısıyla sənin icma misal, gətirmən mümkün deyil. Mücəssimə misal verərsən. Necə? Sələfdən mücəssimə misal verə bilərsən. Təksimə girənləri bəli izah misal verə bilərəm. Məsələn, Noem Məhəmməd ibn Abdülbər ondan gətirərkən deyir ki, zatı ilə eniş sözü, hə. zatı ilə eniş sözü açıq-aydın təşbihdir. Zatı ilə eniş açıq-aydın təşbihdir. Və zat, İbn Abdülbər bunu deyir, bəli. Və zatı ilə və, e, bu, bu da zatı ilə istiva. İstiva yox, zatı ilə eniş. Yox, yox, zatı ilə nuzul təşbihdirsə, zatı ilə istiva nə üçün təşbih deyil? Hə. O da təşbihdə sözsüz. Mən sənə misal verirəm ki, ümumiyyətlə sələfdən bu cür deyən də olub sələfin ümumiyyətlə bu məsələdə belə, görüşləri müxtəlifdir. Ya, mən icma belə yoxdur. Bilmirdim, mən belə bilmirdim, amma yəni bilmirdim sənin mövqeyin beləncə. Çox gözəl. Yəni belə biraz e, qəlbə gəldi. Mən zati ilə demək ki, zati ilə ərşin üzərində bu da bu da təkdir. Dolayısıyla elə çıxdı ki, bərabərdir. Sənin əlində qəti bir dəlil yoxdur. Bu bu zati ilə Ancaq... zati ilə ərşin üzərindədir. Demək o da e, o da Aha. təşbihdir. Bəli, zati ilə ərşin üzərindədir. O da Demək də təşbihdir. O da təşbihdir. Hı. Bəli. Məsələn, Haris əl-Mühasibi mütəkəllim alim. Aha. O zati ilə ərşin üzərindədir deyir. O təşbih eləyir. Bəli. Mücəssimdir. İstənilən insan kim desə ki, Allah subhanahu va taala bax mənimlə sənin fərqin zaten burdadır. Mən Hə. kim deyirsə desin. Bu etiqad edinmişəmsə, Haris əl-Muhasibi olsa, İmam Şafinin özü belə olsa, Əhməd ibn Həmbəl, Əhməd ibn Həmbəlin oğlu və atası belə olsa, desələr ki, zatı ilə ərşin üzərindədir, mən deyirəm ki, onlar bu məsələdə təşbihdədirlər. Bunu deyirəm açıq-aydın. Hə. Bəs hardan çıxartdın ki, təfvid o zaman e, doğru əqidədir? Ay sağ ol. Hə. Budur bax fərq. Mənim əlimdə qəti dəlillər var. Əql əqlin şəriət daha doğrusu nəqlin təyid etdiyi əqli olan dəlillər var. Hə, buyur. Bax budur dəlil. dəlil Yoxsa filan kəs belə Gətir əgər əgər əqli dəlillərdirsə mən qəbul edəcəm. Gözəl. İndi onun üçün keçirik e, üçün bu, bu nöqtəni də keçək, yəni bilinsin, insanlar bilsin ki, nə nəticəyə gəldikdə. Bu mənada sənin qəti bir dəlilin yoxdur. Sadəcə olaraq sələfdən alimlər bu cür, yəni sənə görə alimlər bu cür dediyi üçün bu sənə dəlil olaraq kifayət edir. Yox, yox, mən dedim ki, birinci dəlilim odur. İkinci dəlilim ərəbcədir. O gələcək, ona gələcək. Mən sadəcə o sənin dəlilini bilmək istəyirəm. Birinci dəlilin onda qətl olmadığını qəbul edirsən. Mən mənə görə birinci dəlil mənə görə qətl olmadığını qəbul edirsən. Çünki mən ən azından Sənə görə necə qətl? Ən azından insanlar bir şey deyib, sən onu təqlid edirsən. Bu qətl ola bilməz axı. Təqlid necə qətl? Mən isbat edirəm ki, mən isbat edirəm ki, mən təhvid təhvidi inkar edən sözlər gəlir. Mən isbat edirəm sələfdən. Təhvidi inkar edən sözlər. Gəlsinə sözlər mən demirəm ki, gəlmir. Mən deyirəm gəlmir. Bir də gedəndə bir də gedəm. Mən sən sən indi isbat elə ki, təhvidi isbat edən sözlər gəlir. Məsəl üçün mən sənə isbat edəcəm. Mən sənə isbat edəcəm ki, məsələn Mücahid olsun, Mücahid, e, İbn Abbasdan gəl olsun, evet. İbn Abbas. Bunlar e, istəva sözünü irtəfəə və yaxud da alə mənalarında təfsir edir. İrtəfəə. Halbuki zatı ilə zatı ilə mi deyirlər? Za, Mücahiddən gəlməyib zatı ilə, lakin istiva sözünün, istiva sözünün irtəfəə mənası İbn Abbasdan gəlib İbn Abbasdan zatı ilə kəlməsi gəlibmi? Çünki dartışdığımız nöqtə odur. Bilmirəm İbn Abbasdan gəlib zatı ilə yoxsa, lakin gəlməyib zatı ilə. Zatı ilə gəlmə ümumiyyətlə belə hə, bir şey hə, səhabə qatından zatı ilə var gəlməyib. Hə, gəlməyib, başa düşdüm, hə, başa düşdüm, gəlməyib, hə. Ə, hə. Amma deyib, bax, sən deyirsən ki, lakin sən gəlib. Elədi, sələfdən. Lakin irtifaya gəlib, düzdür? Qalxdı. Və yaxud da alə gəlib, qalxdı. İbn Abbasdan belə bir nəql olduğu nəql olaraq var. Sadəcə olaraq mən bunu qəbul etmirəm. Sən sən isnadı səhihdirsə nə üçün qəbul eləmirsən? İsnadı səhih ola bilər. Əgər mütəvatir əqli qəti şeylərə müxalifdirsə, o əqlidə dəlil olmaz. Belə götürməliyik onu. Belə bir şey dediyinə etiqad etmədiyimiz üçün götürməliyik. Hə, Çünki İbn Abbas mütəvatir sözsüz ki, bax məsələ budur. Etiqadi məsələlərdə dəlil qəti və mütəvatir olmalıdır. Yoxsa filan alim belə dedi, yəni bu ə, e, dediyi üçün bu belədir, yox. Sən və sən məndən tələb etdiyin şey nədir? Deyirsən ki, İlk üç əsrdən, yəni sələfdən mənə təvhidin haqq olduğuna dair bir nəfərin və yaxud da bir-iki nəfərin sözün gətir. Mən sənə deyirəm ki, mən onu sənə niyə gətirmək məcburiyyətindəyəm ki? Mən demirəm ki, sələfdən, sələfdən təvhidi inkar edənlər olmuyor. Mən sənə deyirəm ki, mən təvhidi ona görə bu məsələ bu bu, bu etiqaddayam ki, mənim əlimdə qətli dəlil, qəti dəlillər var. Nəqlin təyid etdiyi əqli dəlilləri var. Və istəyirsənsə mən nəqlin təyin etdiyi o əqli dəlilləri sənin önünə sərim, amma ondan öncə və sən qəbul eləməlisən ki, sənin əlində olan dəlil qəti bir dəlildir. Buyur, buyur, buyur. Yaxşı, buyur, davay. Elə. Qəbul etdin ki, qəti bir dəlil deyil. Mən sən davam elə, sonra mən sənə deyəcəm. Necə ki sən Yox, he, yox. Yox, yox, yox, qulaq asan, qulaq asan. Sən davam elə. Mən deyirəm ki, qəti dəlildir. Məndəki qəti dəlildir deyirəm. Nə üçün? Onda nə onu isbat eləyək. Nə yəni üçün? Nə üçün? Qəti dəlil sən nəyə deyirsən? Necə qəti dəlil ola bilər? Nə üçün qəti dəlildir? Qəti dəlil Aha. odur ki, Asıl, nə üçün? Nə üçün? Çünki qəti dəlil mənə görə ə, e, sahabələrin Sənə zamanında yox, sahab dəlil, ona qalsa mən qəti e, dəlillə mən hərə özündən belə çıxar. Mənə görə bu. Sahabələrin bəli. zamanında, sahabələrin zamanında ə, e, sifət ə, hədislər sahabələr nəql eləyiblər və peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm gəlib. Lakin bunlardan heç biri avam insan onlar arasında ərəbi də olub, bədəvi də olub, lakin bunlar bədəvilər, ərəblər səhv anlayar deyə buna aha, inkar aha. etsinlər ki, biz bilmirik burada murad nədir falan. Belə bir şey gəlməyib sahabə zamanından. Bu da hə. onların bunun üzərində ittifaq etdiklərinə dəlalət edir. Çünki əgər Nəyin üzərində? Əgər, bir də gözlə. Əgər təsvidin batıl olmasından. Əgər bu nasların zahiri küfr olsaydı, nasların zahiri küfr olsaydı, o zaman mümkün deyil ki, bu sahabələr Nasların zahiri yox. Nasların zahiri yox, zahiri mənaları. Nasların zahiri mənaları, bəli. Nasların zahiri bəli. mənaları. Hə. Nasların za nasların zahiri dedikdə nə başa düşürsən sən? Nasların zahiri nədir? Ləfzlərin zahiri. Məsələn, deyək ki, Allah Subhanahu taala küfr endirib. Əgər lafzın zahiri küfr olsaydı, onda belə çıxır ki, Allah haşa küfr endirib. Yox. Biz deyirik ki, insanların ağlına gələn məna yoxdur, insanların yanında məlum olan məna. Bəli, onu Allaha isbat et nisbət etmək küfrdür. Hə. Sən və sən deyirsən sən, ki, sahabələr. Sən alimlərin, alimlərin, sən alimlərin sözlərini oxumusan da, məsəl üçün gətirir görüşləri və deyir ki, və hədə zahirul ayə. Bu ayənin zahiri. Zahirul ayə. Hə. Mən də onu deyirəm. Mən də onu deyirəm. Bu sözdən nə başa düşürsən? Zahiri yəni oxuyursan, keçirsən. Heç bir məna təyin eləmirsən. Yox, e, yox, misal üçün mən sənə deyirəm ki, dəlil ayə gəlir misal üçün, ayələr gəlir. Əhkam məsələsində tutaq ki, əhkam. Məsəl üçün Əşşafi qulaq as gözlə gözlə. Mən sən yəni sadəcə o demək istəyirəm ki, mənim dediyim qəsdlə Əşşafi İmam Əşşafi hə. məsəl üçün qadına toxunmağı ayədən götürüb ki, dəstəmaz pozur. Məsəl üçün Şafi əlimdədir ki, bu deyirlər ki, hədə zahirul ayə. Bu ayənin zahiri. Bəli. Buradan hamı hə, başa düşür ki, hamı başa düşür ki, ayənin zahiri o deməkdir, o zahiri mənası. Yoxsa ayə hə. ayənin zahiri nədir? Gözəl, gözəl. İndi mən sənə ikisi arasındakı fərqi izah eləyim. İzin verirsənmi? Mən sənə bilirəm nədir, amma mənə isbat elə ərəb Yox, bu nə? İsbat eləyirəm də sənə. Sən indi sən etiraz irəli sürdün. Qoy mən onu çürüdüm. Hə, buyur. Mən sənə dedim ki, etiqadi mənada gələn e, zahiri belə deyək də, mənə görə təşbih olan şeylərin zahiri zahiri üzrə ötürlər deməkdən qəsdimiz, yəni təfvid əhlinin qəsdi, yəni zahiri mənaları deyil, ləfsin zahiri üzrə. Və sən də etiraz olaraq doğrudan da qıraqdan dinləyən birisi üçün məntiqli gəlir. İlk ilk addımda məntiqli gəlir ki, İmam Şafi deyir ki, məsələn, qadına toxunmaq dəst namazı pozur. Və bu da deyir biz bu hədisin zahirini alırıq. Onda belə çıxır ki, İmam Şafi zahiri dediyi də ləfsin zahirini alır, mənanı yox. Mən sənə bu bu bu, bu etirazın çürük olduğunu e, isbat edirəm. 1. Bir, birincisi Təfvid əhli, təfvid əhli zahiri mənanı, zahiri mənanı bütün naslardan inkar etmirlər. Zahiri mənanın Allaha layiq olmayan, yəni zahiri məna Allaha layiq olmadığını inkar edirlər. Bəyəm qadının toxunmaq dəstəmazı pozulur. Burada Allaha layiq olmayan nə var ki, bunun zatını, zahirini inkar eləsinlər? Bunun bəli zahiri həm ləfsini, həm mənasını isbat eləyir. Çünki burada Allahın e, e, nə zatına, nə sifətlərinə nalayiq bir şey yoxdur. Amma ikinci məsələyə gələndə isə orada da zahiri, amma niyə görə məhz zahiri mənasını deyil, olduğu kimi keçiririk, ləfsin zahirini keçiririk. Çünki orada zahiri məna bizə görə bilinən mənadır və bizə görə bilinən mənanın da Allaha nisbət edilməsi Allah üçün nalayiqdir. İkisi arasında fərq var. Sən necə iki bu boyda fərq olan bir şeyi birini o birisinə qiyas edə bilərsən? Mənə sən ərəbcədən ərəbcədən başa sal ki, ərəbcədən başa sal ki, söz ləfzin zahiri dedikdə Ərəb dilində danışım, onu bilirsən, yoxsa ləfzin zahiri dedikdə onun mənası yox, sadəcə olaraq ləfzin forması, şəkli. Aha. Əgər desək ki, suratul laf başa düşərəm. Ləfzin surətini keçirdirir. Suratul laf hə. zahiri, yəni oxu keç. Bəli, mən sənə qəti dəlillə bunu izah eləmək istəyirəm və sən istəyirəm o mərhələyə keçim. Yəni nəqlin təyid etdiyi əqli dəlilləri qoyum önümə, amma bir mərhələdən sonra ki, sən qəbul edəsən ki, sənin əlində qəti bir dəlil yoxdur. Mən, bunu da artışaq var əlində qəti. Bir. Mən belə başa düşdüm. Mən sənə mən sənə dedim ki, mən e, mənə mənim bildiyim budur ki, oxuduqlarım budur ki, sələf məsələdə ittifaq eləyir. Sənin indi gözəl. E, və bu sənə görə qəti bir şeydir də, qəti bir icma sənə görə qəti bir şeydir. Mən də sənə deyirəm ki, bu barədə ittifaq yoxdur. İttifaq yoxdur, sən onu isbat eləyərsən mənə ki, ittifaq yoxdur. Lakin mənə isbat yox, sən ittifaq ittifaq is, is, ittifaq iddia edən isbat eləyir. İttif, is, sən bir şey iddia edirsən, sən isbat etməlisən. Mən sənə Sənəcə nə gəl gətirirsən? Filan kəs belə deyib, gətirsin mən sənin önünə isbat eləyim mən sənə. Mən sənə bir şey deyim, qulaq asıb söz deyim sənə. Ümumiyyətlə əgər Yo, isbat edirəm sənə, gətirim sənə. İcmanın isbatını icmanın isbatını mütəvatir yolla e, mümkündür. Yəni heç kəs yəqinliklə, yəni Yo, yo, icmanın isbatı göz, gözdə bir söz. Göz... Elə icmalar var ki, əhəd yolla nəql olunub bizə. Hə, qulaq asdı bir söz deyirlər. Hamısı mütəvatir hə, olması şərtdir, bəli. Əhəd yolla nəql olunmuş icmalı biz bilirik ki, inkar eləmək küfr deyil. Lakin mütəvatirlə gələnlərdə də alimə ixtilaf ediblər. Qasım Rağa qəsdin nədədir? Mən isbat edəcəm. Sənə alimənin nəqilləri ilə ki, mütəvatir dərəcədə alimə nəql edirlər. Təbəqə təbəqə nəql edirlər ki, sələf bunda ittifaq ediblər. Mən, mən bunu eləyə bilərəm. Sələf nədə ittifa elə? Təhvidin, üzr istəyirəm. Bunda dedikdə nəyə gəlsin? Təhvidin batil olduğunda icma var, təbəqə-təbəqə. Xeyr, e, ittifaq edib... Ayələrin zahiri üzərə getməsində yoxsa icma var? ki, sifətdə həqiqi mənadadır, məcazi mənada deyil. Hə həqiqi məna yoxsa zahiri üzərə? Zahir, zahir. Zahiri üzərində bir şey həqiqi də ola bilər, məcazi də ola bilər. Misal, misal. Ay sağ ol. Deməli hər həqiqi mənadır. Hər hər zahiri üzərə deyildikdə hə. bizə, yəni bizə məlum olan həqiqi mənalar qəsd olunmur. Bununla razısanmı? Bəli, sifət ayələrinin, sifət hədislərinin zahiri onların həqiqi Aha. mənada olduğunu isbat edir. Bu bizim etiqadımız. Mən, yox. Mən, mənim etiqadım. Bunlar artıq Hə, sən yox, sənin etiqadındır. Mən bilirəm. Mənim etiqadım. Ümumi olaraq ümumi bir qayda qoyaq. Qayda qoyaq ki, qayda da alimlərin sözlərini gətirə bilərəm sənə ki, alimlər bir tək yox, mütəvatir dərəcəsində bunu özündən əvvəlki alimlərdən nəql edirlər. Sən ola bilsin ki, hə, bunu hə, yəni, sən deyirsən ayələrin Bəli, sifətlərin, sifət nasları. Nə təyin eləyəsən, nəyə gətirəsən, sonra yenə yəni qarşılıq olmasın. Sən deyirsən ki, icma gətirəcəm təbəqə-təbəqə, mütəvatir şəkildə ki, alimlər icma ediblər, ittifaq ediblər ki, bu ayələrdə gələn şeylər bizim anladığımız zahiri mənalar üzərədir. Ay. Buna icma gətirə bilərsən? Bismillah gətir. Zahiri mənalar üzərində bəli, gətirə bilərəm, bəli. Hə, bizim anladığımız zahiri mənalar üzrə. Buyur. Gözlə bir dəqiqə, mən səni oxuyum. Hamısı, İcmanı gözləyirəm. Hamısı buyur, buyur. ağlımda deyil, gözlə. Mütəvatir, mütəvatir. Ha, mütəvatir yoxsa biri İbn Teymiyyə desin ki, mütəva bunda təvatür var. O yox, mütəvatir təbəqə-təbəqə ki, filan təbəqədən 10 nəfər, ondan üstəki 10 nəfərdən icma elə. Yəni təvatürü bilirsən də, izah eləməyə ehtiyac yoxdur mütəvəqqədə say yoxdur doğru görüşə görə. Lakin belə şey belə şey alimlər müəyyənlənir. Ona görə sənin kimi, mənim kimi cahillər müəyyən alimlər müəyyən mən də sənə mütəkəllimlərdən gətirim. Hə, sən mütəkəllimə gətirsən, başa düşdüm. Sən Oğay bu bu qəti bir şey deyil axı. Və mən bunu qəti şəkildə bilirəm ki, ittifaq yoxdur. Çünki ilk üç əsrdən mən sənə alimin öz nəqlini gətirə bilərəm bu barədə. Və bu barədə açıq nəqil var. Nə desən bundan sonra icma o təvatür deyilən icmanın təvatürlüyünü sən qəbul edə bilərsən. Mən Hələ bir gətir o alimlərdən nəqillər gətirirəm ki, Allah alimlər deyirlər ki, nəql edirlər, deyirlər ki, Allah Taala zatı ilə ərşin üzərindədir və deyirlər ki, bu icmadır. Hə, ilk 3 əsrdən təvatürlə gətirəsən bu sözü. İlk 3 əsrdən bəli, bir neçə alimdən gətirdim ki, öz şeyxlərindən nəql edirlər bunları. İmam Əhməddən, İsaq bin Rahaweyhdən, e, Əl-Humeydidən və digər Aha. nəql edirlər və deyirlər ki, biz bunları bu görüş üzərində gördük ki, onlar dedilər, məsələn, Əbu Zura'nın evet. etiqadında, e, Əbu Hatim Əl-Razi, İbn Əbi Hatim Əl-Razi, bunların etiqadında. Mən bunların hamısı sənə oxuya bilərəm, özünə hamısı məndə bir materialda topludur. Oxu, oxu, oxu, oxu, mən gözləyirəm zaten, oxu. Dəqiqə səbir edin. Görək ondan o anlaşılır mı, o anlaşılmır mı? Bir dəqiqə mən bir su içim gəlim olar? Olar, olar. Buradayım. Misal üçün e, İbn Abdülbərdən gətirirəm sənə misal üçün. İbn Obislərini də oxuyacağam gözlə. Aha. Misal üçün deyir ki, əhlüsün Sələfdən dedin hansı? Hə? İlk üç əsir dedin. Dedin ilk üç əsirdən təbəqə-təbəqə icmalar nəql eləyəcək. Hə, mən mən sənə e, Burada nəql elədiklərim ha. alimlərin sözləri, digərlərini məsələn yerlərini işarə edə bilərəm. Yox, özür istəyirəm. Nə bax hocaya burada bayaq dediyin şərtdən çıxdın. Məs Sən dedin ki, mən ilk 3 əsrdən təbəqə-təbəqə etdim. Mən sənə dedim, mən sənə dedim ki, onların onlar hamısı böyük nəqillərdir. Bunların hamısını toplamamışam. Məsələn bəziləri. Mən çünki bilmirdim sən bu dərəcədə mən deyirəm də bu dərəcədə sənin əqidən sapıq olduğunu bilmirdim həqiqətən. Mən düşünürdüm ki, sən alimlərə Hə, o sapıqlıq indi ortaya çıxacaq. Hətta, sapıqlıq indi ortaya çıxacaq. Kim nə qədər sapıqdır? Düşürəm də. Məsəl üçün mən sənə Və İbn Abdülbərrə girmə. İbn Abdülbər lazımdır mənə. Çünki sən mənə ilk üç əsir dedin. İbn Abdülbər ilk üç əsir alimlərindən deyil. Ki sənə görə ilk üç əsir hüccətdir. İbn Abdülbər 5-ci əsrdən gətirmə. Sən Əbu Ömər Ət-Tələmənki gətirəcəm, 4-cü əsrdən gətirəcəm. Məsəl üçün ə, e, Yox, e, təbəqə təbəqə sələf alimlərindən deyirsən sən. Mən... Sələf də, yəni sənə görə sələf ilk əsirdir də. Təbəqə təbəqə sən ki təvaturən, təvaturən. Hə. Təbəqə təbəqə şey gətirəcəm. Şartı, yəni belə deyək də icma gətirəcəm ilk üç əsr. Təbəqə təbəqə təvaturən gətir mənə. Yəni birinci təbəqə deyək ki, məsəl üçün başlayır İmam Şafinin təbəqəsi. Misal Hamısı bir bir neçə təvaturən icma. O da ondan sonrakı təbəqə təvaturən icma. Ta səhabəyə qədər təvaturən icma gətir mənə. Hə, misal misal üçün nə demək istəyirsən? Hə? Misal üçün mən e, gətirirəm e, Buxaridən və yaxud da gətirəm e, Əd-Darimidən və yaxud da gətirəm Əl-Harbidən və gətirəm Hansı Darimidən? Hə? Necə? Hansı Darimidən? Osman bin Said Əd-Darimi. Əl-Humeyd Mərrisiyə rəhdiyə Hə, Mərrisiyə rəddiyə yazar. Hə? Sənə görə bütpərəst olan bəli. Onun hər dediyinə sən etimad edirsən. Onun çünki hə nə isə gətir mövzudan qırağa çıxmır. Hə. Sonra bir sual da verəsən mövzu nazirənin. O o Əl-Humeydidən, o bunu nəql edəndə o şeyxlərdən nəql edir. Əl-Humeydidən, Əl-Buveytidən. Həmçinin Əl-Muz Hamısı təvatürdürmü? Əl təvatür varmı? Təvatür. Yox, mən sənə sadəcə sormaq istəyirəm ki, Əl-Muzəni məsəl üçün kitabında, Əs-Sünnə kitabında deyir hə. ki, Allah hə. Taala e, zati ilə ərşin üzərindədir. Harda deyir? Əs-Sünnə kitabında. Zatı ilə deyir. Zatı ilə deyir. Bəli, sən özün də tərcümə eləmisən. Oxu yükləyim oxuyum onu indi yaxud da desə belə, hətta İmam Şafi desə belə, buyur. Hə. hə amma əgər desən sən razısan ki, desə ki, o da şeydir, mücəssimdir, o da müşəbbihdir. Bəli, təşbihə girəcəm. Təşbihə girib, bəli. Hə, bəli, desən. Məc fərqi yoxdur. Mən İbn Xuzeymə İbn Xuzeymə halbuki yəni məzhəbdə belə deyək də müəyyən yer tutmuş bir alimdir. Ona belə mən deyirəm ki, Allah ona əfv eləsin, təşbihə girib. Mən burada mənim üçün ki, mənim etiq mən etiqad etmədən öncə alimlərə baxmırdım kim hansı etiqaddadır. Hə. Mən qəti şəkildə etiqad edəndən sonra etiqadımı mizan etdim. Alimləri yəni öncə eş, şey, belə deyək də, alimlərə baxıb kim nə cür etiqad edir, mən də onun kimi etiqad edim. Məzhəbimin çoxusu bu cür düşünüb, mən də düşünüb. Məndə elə şey yoxdur. Hə, misal üçün, misal üçün xəlifə Qadir billahin etiqadını eşitmisən sən? Eşitmisən Əl-Eyt. Qadir Qadir Hə. Əl-etiqad Qadiri eşitmisən? Yox, yox. Kimdir o? Nə vaxt yaşayıb? Xəlifə olub. Xəlifə Qadir billah olub. Hicri 4-cü əsr. Tanımıram, vallahi tanımıram. Adam mən tanımıram. Mən, mən, Kimdir, nə vaxt? Mən sənə deyirəm, yalan danışıram. Özün tarix kitablarını gedib oxuya bilərsən ki, sənədi ilə rivayet eləyir. Yox, heç İlk üç əsrdəndir bu adam. Gö gözlə bir dənə söz deyim sənə. Gö gözlə sözünü deyim sənə. E, bu e, burada rəvayət nəql olunur ki, xəlifə Qadir billah öz zamanında bu etiqadı yazdı və zamanının fəqihləri üzr istəyirəm, hansı zamanda? Onu mənə maraqlıdır. Deyə öz zamanında, hansı zamanda? Hicri 4-cü əsrin sonunda. Nə vaxt yaşayıb? Hicri 4-cü əsrin sonunda. Ay sağ ol. Sən mənə dedin sən mənə dedin ki, sələfdən, yəni sənə görə ilk kəsirdən mütəvatir şeylər. Özlərlə görünədirəm və və deyirlər, deyir ki, ə, e, fəqihlər, əhlül hədis və digərləri bunun üzərində ittifaq elədilər. Aha. Bəli, və nəyin üzərində? Nəyin üzərində? Məscidlərdə oxuduruldu. Burada bu e, bu etiqadın üzərində və etiqadın içərisində öz zamanındakı fəqih. Hə? Öz zamanındakı fəqihlər, öz zamanındakı fəqihlər, yəni məscidlərdə öz zamanında oxutdurdu. Bəli, bunu və öz zamanındakı fəqihlər bunun içərisində şa Şafi mütəkəllimlərindən hətta Əl-Qazvini var və digərləri var. Aha. E, onlar da Aha. deyirlər ki, imza atıblar ki, bu e, şahiddir ki, bu əhlüsünnə və cəmaatın etiqadıdır. هامسنين ابو اسحاق الشيرازي اها ها. اها لا يعني اوخو انا اعتقاد القادر آه، لا يوصف الا بما وصف به نفسه او وصفه به نبيه وكل صفه وصف بها نفسه نفسه او وصف بها نبيه فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. وهمسن بو برادا آه، آه، et, bu qadiri etiqadında gəlir ki, Allah Taala e, bir dəqiqə daha tapmam isə yox. Mhm. Burada gəlir ki, deyir, e, وَاسْتَوَى عَلَيْهِ كَيْفَ شَاءَ وَأَرَادَ لَا اسْتِوَاءَ رَاحَ كَمَا يَسْتَرِيهُ خَلْق və digər e, yerdə gəlir ki, la istiqrar raha. Aha. Və burada burada bu etiqadda qeyd olunur ki, bu sifətlər həqiqi mənadadırlar, məcazda deyildir. Ay, so indi gözlə bax, bax, can çəkici bir nöqtə var. Sən iki dənə şey dedin. Dedin ki, bir orada deyir ki, icma var ki, Allah vəsf olunduğu şeylə vəsf olunar və peyğəmbərin onu vəsf etdiyi şeylə vəsf edirlər. Bunu deyir. Bunda mən də haşa bunda kim deyir ki, yəni Allah Subhanahu taala vəsf olunduğu şeylə vəsf olunmaz. İkinci deyirsən ki, bu kitabda, bu kitabda filan-filan şeylər deyir. İcmanı məyər mən yazdım. Allahın vəsf olunmuş şeylə vəsf olunmasına mı gətirir, yoxsa yazdığı kitabda bu yazdıqlarım üzərində icma varmı deyir? Və ki desə də bir önəmi yoxdur. Sənə görə o sələfdən qeyd, deyil, hə? Qeyd, qeyd gəlir ki, və bu sifətlər həqiqi mənadadır, məcazi mənada deyil. Gəlirik, icma nəyə gətirib? O onun etiqadıdır. İcma, İcmanı ona mı gətirib? Yoxsa mən, icma nəql edib ki, Mən sənə deyirəm ki, bu etiqad yoxdur, bu etiqadın içərisində bu yazılıb. Və bunun üzərinə fəqihlər Etiqadın içərisində nə yazılıb? Bax sən bayaq başqa şey dedin. Sən dedin ki, etiqadın içərisində yazılıb ki, Allah vəsf olunduğu şeylə vəsf olunar və yaxud da Rəsulun onu vəsf etdiyi sifətlərlə vəsf olunar və bunda icma var. İcma buna var, düz deyil? Bax, bir dəqiqə də gözlə. Orda icma sözü gəlmir ümumiyyətlə. Gəlir ki, Alo. Bu etiqad ki, hansı ki çıxarılıb və oxunulub, o etiqadda yazılıb ki, Aha. bu deyir ki, vahi fəhiyyə sifətun haqiqiyyətun lə sifətə məcaz. Məcazi, Bunda icma varmı? Məcazi mə mən deyirəm ki, bu etiqadın üzərində imza atıl bu etiqad Aha. üzərində zamanın fəqihləri ittifaq ediblər. Aha. Bu e, üzərinə imza atıldı və bu haqqında Zamanın fəqihləri, yəni Əbu İsaq əş-Şirazinin zamanında yaşayan bütün fəqihlər ittifaq ediblər. Ləfsdə bu cür gəlir. Mən sənə Əbu İsaq Şirazinin tabaqatından bir sürü fəqih gətirərəm ki, bu məsələdə onların şeyi e, yəni müxalifdir buna ki, yəni çoxsu da təvilə də gedib ki. Necə ittifaq ola bilər burada? Mən mən sənə e, qəsdim ondadır ki, e, Əbu İsaq Şirazinin və digər e, mütəkəllim alimlərin görürsən ki, iki fərqli görüşü olur. Lakin bunlardan hər hansı birində əgər bunlar ittifaq edilirsə, bir mərhələdə bu artıq icma hasil olur. Oha, da ittifaq var. İki ayrı şey var. Mən sənə deyirəm, onların tabaqatından sənə neçə dənə fəqihlər gətirərəm ki, bıraq təfvidə təvilə giriblər, təvilə. Necə ittifaq sən iddia eləyə bilərsən? Mən yəni o adam yazıb onu. ki, mən əgər oxusam sənə digər alimlərdən ki, hansılar ki, deyiblər ki, biz ə, e, sələfdən bu cür gələn xəbərlər bu cür, bu cür gəlib ki və bu icmadır. Bu alimə sən qəbul eləməyəcəksən, düzdür? Aha. Mən niyə qəbul eləməliyəm onu? Çünki həmin vaxt mən sənə qəti olaraq gətirirəm ki, onların icma bəhs elədiyi vaxtda mən sənə onların dediyinə müxalif alimlərin öz sözlərini gətirirəm. Okay, yəni belə bax. Niyə qəbul edəm? Başa düşdüm ki, bir şey ki, əgər sənin üçün icma nəqli əhəd yolla sabit olmasa, bu qəti dəlil deyil sənin qəbul eləmirsən. Nəticə ki, etiqadi məsələdə yox. Bə, yox. Ki, Hər məsələdə yox. Əgər ona müxalif olan alimin öz sözü varsa, məsələn, Hə, Mən deyirəm ki, məsəl üçün İraq icma nəql edirəm, üzr istəyirəm. İcma nəql edirəm ki, İraq fəqihləri bunda misal üçün də İraq fəqihlərinin icması var. Sən mənə başa düşürsən, qarşı tərəf uza, uzatmaya bu sözü. Sən mənə qarşı tərəf çıxardır deyir ki, İraq fəqihlərinin içində 7 nəfəri sənin dediyinin əksini deyir. Mən necə sonra ona icma olduğunu mən şey eləyim? Başa düşdüm, başa düşdüm. Ha, Lakin icma sənin, desən belə o niyə qəbul edəcəksən? Əqli əql, desən ki, əqli dəlillər imkan verməlisən. Sən ki, etiqadı desən ki, əqli dəlillər üzərində qoymusan bu məsələdə. Təkcə əqli yox. Mütəvazı, əqli, e, əqli və mütəvazı ki, hə, bəli, nəqli dəlillər, qəti dəlillərin təyid etdiyi əqli dəlillər üzrə. Əksub. Və sən bu mərhələyə başa, keçək. Başa, keçək bu mərhələyə. Keç o mərhələyə inşallah. Əqli dəlillər nədir ki, sən o əqli dəlillərə görə ə, e, təqdim hə, Deməli, qəbul etdin ki, qəbul etdin, indi gözəl. E, sənə indi bir sual verim. Bu sual üzərində şey eləyək. Sən etiqad edirsən ki, gələn mütəvatir məna ə, e, nasların mənasını anlayırsan. Bəli mənasını və anlayırsan və deyirsən ki, o mənalar zahiri mənalardır və zahiri mənalarla qəsdin odur ki, sənin anladığın məna. Zahiri zahiri mənanı mən sənə izah eləyəcəm. Zahiri mənanın sənə nə olduğunu izah eləyəcəm. Zahiri mərhələyə get. Zahiri məna deyəndə sən nə deyirsən? İnsanların anladığı mənada. Çünki siz deyirsiniz ki, Allah insanlara insanların anladığı dildə xitab edir. Bir dəqiqə gözlə də izah eləyəcəm sənə. Sənin əqli dəlilləri gətir mənə. Elə əqli dəlil bunun üzərə qurulur da. Məsələn, qarşı tərəfin etiqadı iki yollə, iki yollə iptal olunar. Bir, öz etiqadını təsbit etməklə, iki qarşı tərəfin etiqadını iptal etməklə. Və mən sənə deyirəm ki, sənə aydın de deyirsən ki, bax əqli dəlil də elə budur ki, sən özün ona cavab verə bilirsən. Sən, birinci... sən deyirsən ki, zahirdir. Nüzulun mənə zahiri mənasını izah elə görüm. Sən sən birinci denə mənə, mənə denə ki, birinci e, sənin etiqad elədiyini demədim, iki əsas üzərində. Birinci özünü isbat elə, sonra keçə mənim e, etiqadımı iptal eləyərsən. Demirəm iki əsasdır, deyirəm iki əsasdan biri üzərə və mən ikinci mərhələni seçirəm ki, sən mənə izah elə, demirsən mənə məlumdur. Hə, bəli. Mənə izah elə qoymağa mənə nüzulun enişin mənə enişin, nüzulun yox. Hə. Enişin sən çünki deyirsən ki, enişdir, hə, həqiqi mənada bizim anladığımız enişdir. Bəli, nüzul. Eniş hərəkət, nədir? Nüzul hərəkətdir, eniş, hərəkət. Yuxarıdan aşağı. Allah hərəkətləmi enir? Yuxarıdan aşağı, yuxarıdan aşağı enir, bəli. Məna zati ilə hərəkət, zati ilə hərəkət, daxili yox, zati ilə hərəkət. Qəbul eləyirsən? Hə? Zati ilə. Məna zatın yuxarıdan aşağıya Bəli, məna cəhətdən etiqad edir. Necə? Bəli, etiqad edirəm məna cəhətdən. Hə. Və sən deyirsən ki, Allah haqqında olan bir şey, Allah haqqında gələn bu naslar mənim bu, bu bildiyim məna üzrədir. Və indi sən mənə sual sualıma cavab ver. Allah zatı ilə yuxarıdan aşağıya enirmi? Bəli, enirəm. Zatı ilə yuxarıdan aşağıya enir deyirsən. Enir, bəli, bəli, enirəm. Zatı ilə. Zatı ilə enir, bəli. Və sən İbn Abdülbərrə görə Bax ha, İbn Abdülbərrə görə təşbihə sözüm, İbn Abdülbərrə, İbn Abdülbərrə sözünü bilirəm. Sən davam elə. Gözəl. Yuxarıdan aşağıya enəndən sonra yuxarısında nə isə qalırmı? Bilmirəm. Yox, necə yəni? Sən onda belə çıxır ki, nüzul sən dediyin nüzul sən anladın. Mən bilmirəm. Yox, e, onda təfvid eləyirsən, hə? Təfvid eləyirsənsə barışaq. Necə təfvid eləyirəm? Sən mən təfvid eləyirəm. Sən mənim ufa bilsəyirsən. Sən deyirsən axı bilmirəm. Yox. Sən deyirsən axı bilmirəm. Təfvid demək deyil ki. Sən anladığın nüzuldur bu. De, bə, qulaq as gözləm dəqiqə. Sən anladığın nüzuldur. Kamil izah edin, sən sual vermirsən sənə. İşgəl, işgəl, buyur, yəni buyur. problem nədədir? Problem ondadır ki, mən zahir deyəndə, zahir deyəndə mən həmin şeyin bizim e, anladığımız mənada zahirini isbat eləmək bir neçə bir neçə mərhələdə olur. Birinci mərhələ nədir? Aha, Birinci mərhələ ondadır ki, zahir xitabdan anlan, an, anlaşılan ya məcazi məna olur, ya da həqiqi məna olur. Ya misal üçün mən, Aha. misal üçün mən deyirəm ki, sənə ki, getdim və meşədə aslan gördüm. Bu hamı başa düşür ki, bunun zahiri məcazdır. Anladım, anladım. Gözlə, anladım yəni, onu anladım. Zahirində. Sən anladın, qoy eşidənlər arasın. Zahiri məcazdır. Bəli. Lakin deyirsən ki, mən getdim, ə, e, nə döyüş meydanı. Zahiri həqiqət daha doğrusu meşədə aslan görmək həqiqi aslandan gedirsən. Hə, doğru, ə, e, həqiqətdir. Lakin deyirsən ki, mən getdim ə, e, döyüş meydanında bir aslan gördüm. Bu zahiri məcazdır. Yəni zahiri zahiri Bəli. isbat eləmək bunun həqiqi, həqiqi və yaxud da məcazi Aha. olduğunu isbat eləməkdən ikisi ikisindən biridir. Ə, ola bilər ki, həqiqi məndə, ola bilsin ki, məcazi məndə olsun. Birinci mərhələ oldu ki, Aha. sifətlərə baxanda görürük ki, sifətlərdə heç xitaba, şey, e, sifətlərin xitabına məcazi mənə uyğun gəlmir. Məsələn, Allah Taala Adəmə ki, səni e, iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməkdə mane olan nə oldu? Və bu biz Bəli. biz bunu zahirindən başa düşürük ki, burada məcaz qəsd olunmur. Necə ki Əbul Həsən Əl-Əşari bunu Əl-İbanə kitabında izah edib. Biz də etiqad eləyirik ki, burada məcaz qəsd olunmur. Deməli biz məcazi mənaları buradan əldən məcaz qəsd olunmur. Hə, bura, buradan bu ayədən məcaz qəsd olunmur. Məcazi məna qəsd olunmur. Çünki məcaz Mənə qoy yazım onu, bir dəqiqə öz istəm yazım onu ki, şey olmasın. Hə. Müqəddimə 1 əldən məcaz qəsd olunmur. Aha, müqəddimə 2 buyur. Deməli, ə, e, biz məcazi mənaları nəf etdikdən sonra, inkar etdikdən sonra Qalır ortada zahiri məna. Zahiri məna dedikdə nə? Yəni, həqiqi mənalar. Həqiqi, həqiqi mənalar. Nə, nə? Həqiqi mənada dedikdə biz onu şahid olaraq ağlımızda təsəvvür etdiyimiz mənamı isbat olunur. Aha. Yoxsa həqiqi mənada dedikdə deyirik ki, biz keyfiyyətini, mahiyyətini bilmədiyimiz, lakin mahiyyətini bilmədiyimiz Gözlə bir də, bir dəqiqədən tələsmə. Sözümü yadına saxla, sonra sual verəcəm. Keyfiyyətini və mahiyyətini Aha. bilmədiyimiz Lakin iman edirik ki, bu sifət həqiqi sifətdir Allah Taala'nın. Lakin biz bilmirik onun keyfiyyəti, mahiyyəti nədir. Lakin mənaları bilirik ki, biz bilirik ki, Allah Taala əli ilə tutur, əli ilə əlini açır, Aha. əlini tutur. Bu kimi müştərək Əli. ha, mənaları isbat edirik. Müştərək mənaları isbat edirik və yenə də təsdiq edirik ki, yenə təsdiq, təsdiq edirik ki, Allah Taala'nın əli ilə tutması və yaxud da e, bu kimi mənalar bunlar məxluqun yarat elədiyi mənaların eynisi deyil, oxşamaz. Kimi deyildir? Hə? Bəli, bənzəməz. Bənzəməz. Biz bənzəməz deyirsiniz. Hə? Bənzəməz deyirik, bəli. Oxşamaz, bənzəməz. E, bunu isbat eləmək, yəni... bunu isbat eləmək. O bunun fərqi təfriddən odur ki, təfrid özün də bayaqla dediyin kimi möhtəməl olan məcazi inkar eləmir, məcazi rədd eləmir. Möhtəməl olaraq saxlayır. Yəni demir ki, budur Murad, yoxsa o Murad bu deyildir. Demir. Düzdür, təyin eləmir. Sən kimi təyin eləmir. Lakin fərq Amma sən məcazi nəfk eləyirsən və bu da təfqiddən fərqlidir, bəli, bəli anladım. Təfqiddən fərqlidir, bəli, təfqiddən fərqlidir. Biz deyirik ki, zahiri üzərində. Bəli, gözəl. İndi gözəl. Sən dedin ki, hə, yəni bitdimi bura qədər gətirəcəyin hüccət. İkincisi də bilirik ki, bu Allahın sifətidir. Sifət. Yəni məsəl üçün desək ki, Allah Təala nazil olur, nüzuldur. Bu mənalar möhtəmel mənalardan biri odur ki, Allah Taala'nın əmri nazil olur. Aha. Allah Taala və sən bunu inkar edirsən. Gözlə bir dəqiqə axı gedim. Allah Taala deyir əşin üzərinə istiva etdi. Burada Aha. məcazi mənalardan o, o, o biri olur ki, qəhrən və yaxud da sultanı e, istiva edir. Anladım. Olur. Yəni bu kimi məcazi anladım. Yəni sən məcazi bir sözlə məcazi mənaları inkar edirsən və bu da təhqir deyil, sözsüz. Ay so, hə, təhqir deyildir. Bəli. Hə. Bizim məqsədimiz gözəl. İndi bizim məqsədimiz sənə görə indi bu, bu bunlara görə batildir. Hə. Hə, indi görək kimin məqsədi batildir. Deməli bir dedin ki, məcazi inkar ediriksə, ortada qalır həqiqi məna. Hı. Düz deyil? Bəli. İndi sənə sual verirəm həqiqi məna sənin anladığın mənadır, yoxsa sənin anlamadığın mənadır? Mən həqiqi mənanı mən ağlıma təsəvvür eləyə bilmirəm. Təsəvvürdən getmir. Keyf bax, keyfiyyət sormuşam. Yəni məsələn, mən sənə desəm ki, məsələn, indi e, lillahil məsəlul ə'la, yəni e, pomidor. Demirəm pomidor necədir? Yəni də belə böyük pomidordurmu, kiçik pomidordurmu, mənim pomidoruma bənzəyirmi? Onu demirəm. Amma sən məna olaraq sən pomidor belə bir tərəvəz növüdür. Hə. Fərq budur. Yəni sən Allaha, Allahın sifətlərinin həqiqi mənasını olduğunu iddia edərkən o həqiqətin sənə aydın olan həqiqət, yəni keyfiyyətdən getmir ha, həqiqi mahiyyəti, yəni sənə aid olan bir şeydir. Bunu evet. qəbul edirsən? Yox, sənə aid olanmı daha doğrusu, yoxsa sənə aid olan deyil? Sənin problemin də burdadır. Xeyr, elə deyil. Bir şeyin həqiqi mənada olması, hə, bir şeyin həqiqi mənada olması. Mütləq o o demək deyil. Hə, həqiqətini bilmək deyil. Hə, həqiqətini bilmək deyildir. Fərqlidir. Məsəl nə üçün deyəcəm? Həqiqətinə alma, girmirəm. Alma deyib də hə. ağlın ağlın gəlirdi alma alma nədir? Aha. Alma. Lakin biz bilirik ki, cənnətdə də alma olacaq. Lakin görməmişik. İbn Abbasdan Bəli. gələn nəqlə görə, İbn Abbas və peyğəmbərdən sallallahu əleyhi gələn səhih hədisə görə cənnətdə ad, bunların olan şeylərin, cənnətdə olan şeylərin biz bizdə Aha. biz, biz bizdəki bizdə olandan eyni deyil, bənzəməz hədisdə gəlir. Aha. Və biz də biz Bəli. Allah üçün alma deyəndə sən demək istəyirsən ki, hətta burada da təfvid eləyirik. Yox. Onu demədim. Sənə sualım bax budur yoxsa, konkret. Yox, mən soruşmaq istəyirəm. Demirəm ki. Yox, qulaq asın. Nəyi? Anlamağı? Bir dənə soruşum. Təhvid eləyirsən yoxsa yox? Almanı təhvid eləyirsən? Cənnətdəki Hə? Cənnətdəki şeymi? Orda təfvidə ehtiyac yoxdur. Çünki burada təfvid nə zaman dövrəyə girir? Bax onu izah eləmsən. Yox, yox, təfvid Allahın Allah haqqında nalayiq şeylər olanda. Bax bayaq verdin İmam Şafinin qadına toxunmaq misalı da buna bənzəyir. Biz təfvidin mənasını ki anlayırıq, düzdür? Sən deyirsən ki biz təfvid edirik. Hə. Əgər mənası olan bir şeyi tətbiq eləmək mümkün olur. Deməli sən anlayırsan ki, cənnətdəki bax, almada meyvədir də, düz deyil? Cənnətdəki almanın da meyvə olduğunu qəbul eləyirsən. Göz, gözlə bir dəqiqə, bir dəqiqə dəndə qoy sözümü deyim sənə. Sən həmin Buyur. alma deyəndə, alma deyiləndə nə e, olduğunu başa düşürsən yoxsa yox? Anlayıram meyvədir. Oradakı hə. Deyirsən, alma da meyvədir, o, o, buradakı alma da meyvədir. O bildiyin almadır, o e, cənnətdəki alma. Meyvə olaraq bəli, meyvəli yönündən bildiyim alma. Yox, meyvə meyvəli yönündən. Meyvəli yönündən bildiyin alma deyil axı o. Necə yəni? Necə yəni meyvə ikisi də meyvə deyilmi? Bax, sual ikisi də, meyvə, ikisi də meyvədirmi? Mən də deyirəm ki, Allah Taala. Hə, deməli meyvəli yönündən eynidir də. Deyirəm ki, Allah Taala 50 50 meyvə olması yönündən. Mən deyirəm ki, Allah Taala meyvə olması yönündən. Başa düşdünmü? Mən deyirəm ki, Allah Taala'nın əli onun sifətidir, mövcuddur. Zatından ayrılmaz. Gözəl. Aydındır, hə. Bax, mən də elə bax buna gəlirəm. Buna gəlirəm. Hə. İndi alma misal verdim deyə almanın üstündə aparaq. Mən sənə e, səndən soruşmuram. Allah Subhanahu haşa əli mən yəni haşa haşa əli olan bir Rəbbə iman etməmişəm. Prosto sənə görə siz Allahın istinad etdiyimiz əl var ha. Hı. Hə. Əl olma yönündən demirəm keyfiyyəti və yaxud da nə bilim həqiqətinin dərinliyi. Yəni almanın da biz meyvə olduğunu bilirik amma almanın həqiqətinin dərinliyini və yaxud da içinin molekullarını da biz bilə bilmirik. Amma meyvə olduğunu bilirik. Və sən də deyirsən ki, orada anladığın məna mənim bildiyim mənadır. Və mən də sənə deyirəm ki, sənin bildiyin bütün mənalar cisim mənasıdır. Və sən onda belə deməlisən. Allaha da isbat etdiyim əl cisimdir, amma keyfiyyətin zadını bilmirəm, nə cür olan bir cisimdir. Mənim, Beləmi deyirsən? Mənim bildiyim məna, mənim bildiyim məna mənim ağlıma təsəvvür elədiyim məna deyildir. Mənim bildiyim məna odur ki, Allah Taala'nın əli var və Allah Taala bu əli ilə tutur, əlini açır Aha. və bu mənalar Aha. sabit olur şəriətdə səmən Gözəl. sabit olur. Qulaq gözlə bilər, bu axıra qədər davam edir. Buyur. Və bu mənalar şərən sabit olduğu üçün mən də deyirəm ki, bu Allah təalanın bir sifətidir, onun özünə layiqdir. Əgər deyirəm ki, Aha. məcaz olması ehtimalını qəbul etmiş olsaydım və məcazın həddində biz bilirik ki, məcazın həddində biz bilirik ki, məcaz Bəli. onu nəf eləmə səhihdir. Məsəl üçün desən ki, ə, e, aslan gördüm, sən deyə bilərsən ki, və aslan deyildi, o igiddir, e, şücaətli biridir. Anladım, hə. anladım. Lakin biz burada deyirik ki, burada mümkün deyildir, caiz deyildir. Ki, mən demək... sənin nə dediyini çox gözəl anlayıram. Hə. Yəni mən özüm də bir zamanlar o etiqadda olduğum üçün gözəl anlayıram sən nə deyirsən. Ay so, mən də deyirəm. Mənim sənə Allah verdiyim sual başqa mən bir şeydir. Mən sənə deyirəm ki, Allah Taala'nın bu bir sifətidir. Onun özünə layiq. Bəli, təsəvvür eləyə bilmərsən, təsəvvür mümkün deyil, keyfiyyət verə bilmərsən, mümkün deyil. Mən səndən təsəvvür et demirəm. Bax, mən cənnətdəki almanı təsəvvür eləyənmərəm, amma dünyadakı alma ilə oxşar yanı var. İkisinin də alma, ikisinin də meyvə olması, ikisinin də alma olması. Və sən Allaha isbat etdiyin əllə, nisbət etdiyin daha doğrusu əllə anladığın əlin anladığın əl mənasında olduğunu deyirsən. Yəni mən bax keyfiyyətin demirəm, amma sən iddia edirsən ki, Allahın əli, haşa, bildiyimiz əllər kimidir və yaxud da bildiyimiz əlləri təsəvvür edə bildiyimiz kimi, həqiqətini anlaya bildiyimiz kimi Allahın əlinin də haşa hə, təsəvvür edib mən onu sənə belə bir şey iddia etdiyimi demirəm. Mən mən sənə deyirəm, sən deyirsən ki, Allaha nisbət etdiyimiz əl hə. bizim bildiyimiz həqiqi mənadır və mən də sənə deyirəm, sənin bildiyin hey, həqiqi mənada olan bütün hey. əllər cisimdir. Xeyr. Bir dənə elə cismi olmayan əl göstər. Elə cismi olmayan əl göstər. Elə bir dənə cismi olmayan elə demədim. Mən sənə elə demədim axı. Sən niyə mənim ağzıma söz? Bir dənə cismi olmayan əl göstər də mənə. Bir dənə cismi olmayan. Mən sənə mən məsələn ya düz şey. Bir dənə cismi olmayan əl göstər. Ya cism olmayan bəli mən sənə deyəcəm gözlə bir dəqiqə. Qoy sözümü deyim sənə. Cism olduğunu deyirəm ha bax. Məcazi həqiqi demirəm. Cism. Gözlə bir dənə. Qoy bir dənə sözümü deyim də sənə. Buyur, buyur eşidirəm. Ayşə. Mən mən deyəndə ki, mən bilirəm, mən dedim ki, bu mən bilirəm ki, burada mənanın həqiqi mənada olduğunu bilirəm. Yəni məcaz deyil. Əlin həqiqi. Gözlə gözlü bir dəqiqə. Buradakı buradakı mənanın həqiqi mənada olduğunu bilirəm. Yəni məcaz deyildir. Lakin nədir o həqiqi məna? Nədir o həqiqi məna? Onun həqiqətinin nə olduğunu bilmirəm. Bu ikisi arasında fərq var. Həqiqətindən getmir. Ayşə, həqiqətindən getmirsə bəlkə. Mən də deyirəm. Həqiqi mənanı bilsən izah elə. Həqiqi, Nədir əl? Həqiqi mənanı izah elə. Həqiqi məna odur ki, Allah Taalanın həqiqi mənada, yəni mövcud əli vardır ki, zatı ilə eyni deyildir. Zatı ilə eyni deyildir. Necə ki biz deyirik ki, Allah Taalanın sifətləri zatı ilə eyni deyildir, lakin zatından ayrı deyildir. Və biz deyirik ki, Allah Taala o əli ilə ah, əlini açır, əli ilə tutur, hansı ki e, mütəvatir hədislərdə sabit olub və bizdə Anlayıram, hə, oxumuşam, hə, vaxtilə mətnləri əzbərləmişəm. Tələsmə də gözlə bir dəqiqə. Biz yəni uzadırsan, mən bildirəm onları. Hə, iki, ikincisi deyirəm ki, əgər əgər bu ə, e, ə, e, belə sənin əgər o dediyin kimi olsaydı, dediyin kimi olsaydı, o zaman eyni şəkildə Allah Taala'nın bütün isim və sifətlərini tətil etmiş olarıq. Məsəl üçün Hə, gözəl, mən anladım bunu. Mən səndən mənim dediyim kimidir. Mən ümumiyyətlə təsəvvür et demirəm sənə. Hə. Keyfiyyətin mənə izah et demirəm. Hə. Təsəvvür et demirəm sənə. Hə. Deyirəm ki, sən demirsən, məsələn, ümumiyyətlə ordakı olan həqiqi məna bizim bildiyimiz həqiqi mənadır. Çünki Allah bizə bizim bildiyimiz, bizim anladığımız və bizə mütəarif olan bir dildə xitab edib Allah Subhanahu taala bizə. Və mən də sənə deyirəm ki, Allah Subhanahu taalanın enməsi, gözəl, hə. qalxması, haşa. Bəli. Qaçması, sən ki, desən ixtilaf var nə bilim, əli, ayağı, dizi, gözü, bütün bunlar, bütün bunlar, əl, ayaq, diz, göz sənin ümumiyyətlə bütün insanların bildiyi mənada zahir olan insanlara zahir olan məna ki, siz deyirsiniz Allah insanlara zahir olan dildə xitab edib. İnsanlara zahir olan dildə, zahir olan dildə bir cisimdir. Bax keyfiyyətdən getmir ha söhbət. Bax məsələn, mənə deyə bir dənə sən bir dənə heyvan adı dinlə, misal üçün. Elə deyil. XY, XY, üzr istəyirəm. XY heyvanı, XY heyvanı. Üzr istəyirəm. XY heyvanı. Sən mənə deyirsən ki, XY heyvanının əli var. Mən XY heyvanını görmədiyim üçün mən onun keyfiyyətindən danışamaram. Ancaq qəti şəkildə deyə bilərəm ki, o XY heyvanının əli əgər mənim anladığım əldirsə, cisimdir, amma keyfiyyətini bilmirəm. Bəli, mən Və sən də Allahın əlini keyfiyyətini bilmirsən, anladıq. Sənin anladığın əldirsə, Allahın əli cisimdirmi? Sən axı mənim sözümü niyə axı fırladırsan başqa yerə gətirsən? Mən sənə deyirəm ki, Heç heç deyil. Yaxşı, cisim deyil. Gözlə... Onda mənə izah elə. Nədir o əlin mənası? Göz... Nədir əlin mənası? Enməyin, qalxmaq izah elə də bir dənə mənə. Gözlə. Allahın zatı var. Var, hə, təbii ki. Mövcud, Nədir Allah mənası? Mövcuddur, Allah mövcuddur. Mövcuddur, əlbəttə ki. Mənasını istən açıqlayım sən zatın mənası nədir? Hə, bir dəqiqə. Mövcud elə bir şey var ki, mövcuddur. Lakin sənin Aha. ağlında cisim deyildir. Əlbəttə ki var. Nə? İzah edeyim sənə. İzah. Mövcud olan şeylər üç qismə bölünür. Bir ya cövhərdir ki, bu da qismlərə alınan cisimdir. Ya arazdır, ya da nə cövhərdir, nə arazdır. Bu da Allah Subhanahu zatıdır. Sən ağlında bu şey eləmisən, canlandıra. Ağlımda yox, bu ümumiyyətlə əql insan şeyindən, Bilirsən, əql ə, e, sahiblərinin qatı. Söz, yəni ağılda, yəni sənin dilin e, beynində yəni Allah sözü var, amma lakin başa düşə bilmirsən, dərk eləmirsən, düzdür? Allah sözünü dərk eləmirəm, yəni yoxsa Allahın zatını? Yəni Allahı beynində görməmsən, təsəvvür eləməmsən, düzdür? Lakin Allahın təsəvvür eləyəm. Lakin Allahın bəli, həqiqi təsəvvür mövcud, Allahın Allahın həqiqi mənada mövcud olduğunu. Həqiqi zatı olduğunu bilirəm. Aş, bəli. Həqiqi mənada və həqiqi zatında məndən deyirlər ki, həqiqi zat nədir? Onu izah elə, mən sənə izah eləyim sən. Həqiqi zat Buyur, nədir? İzah elə. Amma sən də mənim kimi Əli eləyəsən. Həqiqi zat, ümumiyyətlə bir şeyin zatı, istər cövhər olsun, istər araz olsun, istər də bu ikisindən başqa bir şey olsun ki, Allahın zatıdır. Bir şeyin mövcudluğu, varlığıdır. Necə ki mütəkəllimlər qatında belə bir söz var ki, İmam Əşariyə nisbət olunur. Deyir, "El-vucudu aynul mevcud." Yəni vücud sifəti, zat, var olmaq sifəti zatın özüdür. Bax budur onun zatın izahı. Amma sifətə gələndə isə sən sən ki Allahın əli var. Mən bax mən keyfiyyətə girmədim. Mən Allahın zatını izah elədim. Amma nə cür yoxdur Allahın zatı demədim. Mən bir görünən izah etdim ki, Allahın zatı Allahın varlığıdır və araz deyil, cisim deyil, cövhər deyildir deyir. Mən də sənə deyirəm. Mən sənə də deyirəm ki, sən də Allahı həqiqi mənada əl isbat edirsənsə, mənə sus, izah elə görüm. Ah, Allah sənin səni bildiyin mənada ondadır əl. ki, xətan ondadır ki, həqiqi mənada əl isbat eləmək dediyin, sənin qəsd etdiyin ki, o bizim bildiyimiz mənada əl isbat eləməkdirsə, mən onu isbat eləmirəm. Mən deyirəm ki, mən isbat edirəm ki, O ayədəki məna gözlə bir dəqiqə. Ayət bax bir dəqiqə. Mən isbat bəli biz deyirik ki, biz deyirik ki, əlimiz bizim əl, e, Allah təala əli bizim əlimiz deyil. Məxluqata heç şeyə bənzəməz. Lakin biz deyirik ki, bənzəmək demirəm. Mahiyyət olaraq bənzəmək keyfiyyəti demirəm. Mahiyyət etibarla səni təksimdə mahiyyət səni təksimdə mahiyyət etibarı bax təksimdən təksimdən yox. İmkan verdə sözüm də mahiyyət etibarı ilə də bilmirik nədir. Mahiyyət etibarı ilə də biz bilmirik nədir. Lakin bilmədiyin bir məsuliyyəti necə isbat eləyirsən? Sən az öncə mənə dedin. Gözdə bir dənə söz dedim. Biz bilirik ki, bizim biz bilirik ki, iştirakül əsmə, yəni isimlərdə el-iştirak fil əsmə isimlərdəki iştirak olması küllüdür. Bənzəməyə dəlil deyil. Qardaşım, mən səni təşbihdə ittiham etsəm onu sayarsan mənə. Mən sənə demirəm ki, sən qulaq as da. Qulaq as. Yoxsa uzadırsan söhbət. Hə, imkan versə izah edim də dəqiqə. Və mən deyirəm ki, Allah təala mən deyirəm ki, izah edəcək. Bizim Biz deyəndə ki, zahirinə, zahirlərinə iman edirik. Qəsdim ondadır ki, Aha. biz ordakı mənanın həqiqi məna olduğuna, məcazi məna olmadığına inandırırıq. Həqiqi mənada olması o deməkdir ki, həqiqi mənada olmasını o deməkdir ki, Allah Taala Allah Taalanın or biz bilirik ki, o sifətlərindən bir sifətdir. Çünki məcaz ehtimalını biz hə. qəbul eləsəydik, məcaz ehtimalını qəbul eləsəydik, o zaman biz deyəcəkdik ki, Bu ola bilsin ki, Allahın sifəti deyildir. Yəni Allah Taala'nın istiva etməsi. Anladım. E, axır axıra qədər imkan ver izah elə. Yəni sifətin isbat eləmək, Allah Taala'nın sifəti həqiqi mənada isbat elə, isbat eləmək vücud mövcudluğunu isbat eləməkdir. Necə ki zatı isbat eləmək mövcudluğunu zat isbat eləməkdir. Hə, çünki zat mövcudluqdan başqa anlama gəlmir. Bax ikisi arasında fərq var. Qarışdırma. Zat mövcudluqdan başqa anlama gəlmir. Amma indi əl mövcud olan bir şeyin bir hissəsidir. İndi bir də gözdə qoy axıra qədər deyim. Biz etiqad edirik ki, hə. biz etiqad edirik ki, Allah Taala e, məxluqatdan ayrıdır. Məxluqatdan bəinu min xalqihi. Yəni bəinu min xalqihi o deməkdir ki, məxluqatdan ayrıdır. Sən də eyni şeyə etiqad edirsən? Hə. Hə? Təbii ki, Allah hər yerdədir deyən küfrə girər. Ayşə ol. Və yaxud Allah bir şeyin ə, ə, məxluqatdan ayrı deyilsə, amma ərşin üzərində deyilsiniz. Bu çelişki ilə məzahil. Ərş məxluq deyilmi? Bəinun bəinun min xalqihi. Xal yaratdıqlarından ayrıdır. Hə. Yaratdıqlarından ayrı şey. Hə, ayrıdır. Ondan kənardadır. Aha. Kənardadır yoxsa yox? Bəli, bəli, Allah Subhanahu yaratdıqlarına hülül etməz. Hülül etməz, onlar kənardadır, düzdür? Hə. Yaratdığının harasındadır? kənardadırsa. Haşa, bax budur. Can çəkici nöqtə. Biz deyirik Allah Subhanahu va Taala var, amma məkansız var, laməkandır. Məkan... Bizim dediyimiz budur. Harasındadır desən artıq bir məkan isbat etmiş olursan. Mən də soruşuram sənə. Mə, mə... Sual özü batildir. Gözlə bir də məxluqatdan kənarda məkan var. Haşa, haşa. Məxluqatdan kənarda məkan yox, yox. düzdür? Allah Subhanahu va Taala'nın belə deyə olduğu bir yer yoxdur. Çünki Allah Subhanahu Taala zaman Allah, və Allah, məkan məhfumundan uzaqdır. Sən nə danışırsan? Hə, Allah Taala məxluqatdan kənarda məkan yoxdur, düzdür? Məkansız var. Al məxluqatdan kənardadır dedikdə kənara bir məkan edib onu Allaha nisbət etmirik. Haşa. Məxluqatdan kənardır dedikdə, yəni məxluqatında deyil, onun istinkar edirik və deyirik ki, hə, ikinci bir sual gəlsə, yaxşı, hardadır? Deyirik ki, bax əsli gözlədi bir dəfə məxluqatını deyil, başa düşdüm məxluqatdan Bəli. kənarda yer var. Məxluq yaratdıqları yerdən başqa yer yoxdur. Xeyr. Hədə yoxdur da məxluqat, yəni məxluqat nədir? Hə. Başa düşün, amma başa məxluqatdan kənarda yer yoxdur. Hə, hə. İndi Allah Taala məxluqatdan hə. kənardadır. Bəli, yəni məkansızdır. Məkansızdır. Yəni məxluqat yer olmadığı üçün məxluqatdan kənarda yer olmadığı üçün Allah Subhanahu taala məkansızdır. Hə. Məxluqatdan kənardadır, düzdür? Məxluqat, məxluqat. 10 dəfə soruşdum, dedik də bu. Gözlə bir dənə sözlə, məxluqatın e, məxluqatın e, hə. tərəfləri var da, düzdür? Həddləri var, tərəfləri var. Hə, hə, var, var. Ayşol. Həmin məxluqatın hə. tərəfləri götürür söz. Məsələn, tutaq ki, nə kənarındadır deyəsən. Hə? Yəni hansı kənarındadır? Deyəsən ki, hansı kənarındadır Allah? Məxluqatın, məx məxluqatdan kənardırsa, Hə, məxluqatdan kən, məxluqat dairəvi şəkildədir. Düzü məxluqat dairəvi şəkildədir, kürəvi şəkildədir. Məxluq hə, xəlq, hə. xəlq də biz bildiyimiz kimi dairəvi şəkildə. Bundan kənardadır Allah deyirsən sən. Allah subhanahu və Bəli, Allah Subhanahu məkan məfhumundan kənardadır. Sən nə danışırsan? Yəni mən onu qəbul dairədədir, bu dairənin hansı hissəsindədir? Mən də onu qəbul edirəm. Mən səndən soruşuram. Qəbul etmirsən? Mən də qəbul edirəm. Mən də deyirəm ki, məxluqat hə, əlbət, məxluqat dairəvi şəkildədirsə, məxluqat dairəvi şəkildədirsə, o zaman bu məxluqatın dairəvi şəkildə olduğunu, onu olduğunu hələ necə isə yer kürəsini deyirsən, dairə məxluqat evet, təkcə hə. yer kürəsi deyil. Evet. Ərəb dilində fəl fələk sözü dairəvi dairəvi mənadadır. Fələk nədir? Fələk yəni ki, şeylərdir, yəni göyün cisimləri. Nə fələk? Sən nə danışırsan? Ha, fələk sözü müştərəkdir. Hələ sən ayrı-ayrı cisimləri də isbat edə bilərsən o, o sözü. Həm də mövcud olan məxluqat yoxdur, ona da isbat edə hə, bilərsən. Hə, qısa olaraq aha, deyirəm onu ki, bəli, Allah Subhanahu taala məkansızdır. Mək Hardadır? Yəni məkansızdır. Ya da ya da biz deyirik ki, Allah təala axirətdə Allah təala görəcək. Məkansızdır deyirsən. Hə? Görəcək yoxsa Allah təala məkansızdır deyirsən. Bəli biz də deyirik ki, məkansızdır. Bəli biz də deyirik ki, məkansızdır. Allahdan Bəli, Allah Subhanahu məkan nisbət eləmirsən. İndi mən mən indi sənə gətirsəm ki, sizin alimləriniz məkansızdır deyənlərə sən özvə yəni sənin öz şeyindən ki, yəni məkansızdır deyənlər zəlalət əhlidir. Öz sözünü danassan, mən sən deməmisən ki, məkan heç kəs Allahdan məkan nəfi etmir. Danmayacağam. Deməmisən belə bir şey. Yox, danmayacağam. Nə üçün? Çünki mən dediyim söz ləfsi ixtilafdır. Biz deyəndə ki, məkan təsəvvür adam gözlə. Haradadır? Allahdan məkan məkan nə? Məkan isbat etmir. Haradadır? Bir zamanlar demiş ki, Allahdan kimsə məkan nədir? Bax sözüm deyim də. Haradadır sualının cavabı olar. Haradadır sualının cavabı olaraq nə deyirsən? Məkan nisbat eləyirsən. İləm aləmdən kənardadır. Məkan nisbat eləyirəm. O, o məkan, əl-məkanul, əl-məkanul adəmi. Olmayan, Bu mənadır. Olmayan bir məqam. Zeh yalnız zehnimizdə mövcuddur. Necə ki rəqəmlər hə, bizim mövcuddur, o mənada zehnimizdə mövcuddur. Həqiqətdə mövcud deyil. Yəni Allah Hə? Hə Allah sənin anladığın məkanı nəfi edirsən. Yəni məkan bir şeyin yeridir də, onu nəfi edirsən. Məkan yəni məxluq olaraq bəli, onu nəfi edirəm. Lakin zehn məxluq olaraq zehn məkan olaraq, məkan olaraq, məxluq olaraq məxluq deyil. Dildəki zehnimizdə zehnimdəki məhfum olaraq onu mən inkar eləmirəm. Sələfdən kim bir məkan nisbət eləyib Allaha. Gətir mənə. Peyğəmbər peyğəmbər mən sənə əynə kən Allah. Hə. Kənə məkan nədir? Hə? Məkan sözü nədir? Məkan. Zehni məkanı burada. Hə? Zehni məkan hanı burada? Yox, məkan sözü nə deməkdir? Məkan bir şeyin yeri. Ay sol. Məkan hardan e, əmələ gəlir? İştiqaq etibarına hardan əmələ gəlir? Kənə feilindən əmələ gəlir. Nə, nəyə görə elə elə bir zehni bir məkan şey eləyirsən Allah Subhanahu hə, taala? Hə, yəni haradadır sualına cavab olaraq. Hə, haradadır sualına cavab olaraq sən Allah Subhanahu taalaya zehni bir məkan verirsən və etiqad etdin ki, indi peyğəmbərin dediyi, yəni o hədisdə sən əyn yəni sözü zahiri məkan deyil, məcazi məkan, yəni zehində olan bir məkan. Mən deyəndə ki, Allah Taala, mən deyəndə ki, Allah Taala məxluqatdan kənardadır. Məkan verirəm. Kənarda bilməsən ki, həqiqi məkandır. Həqiqi məxluqatdan kənarda bir məkanda düzəli məkan verirsən. Məkan verir, bayaqla sən özünə dedin, axı kənardadır. Hə? İcra etdiyin məxluqatdan kənar məkansızdır dedi. Bə, onu mən də deyirəm, amma mən sənə sual olacaq. Mən deyirəm, sən deyirsən ki, Allah təala hardadır? Mən deyirəm ki, Allah təala məxluqatdan kənardadır. Birincisi, Sən bu məsələdə əşharilərin, mütəkəllimlərin məzhəbinə müxalif olmusan. Çünki mütəkəllimlər deyirlər ki, qulaq as gözlə, mütəkəllimlər deyirlər ki, Allah təala nə kənar məxluqatdan kənardadır, nə də onun daxilindədir. Ləf yerlər, hər ikisini deyirlər. Lakin sən bayaqları isbat elədin. Bayaqları sən isbat elədin. Allah təala məxluqatı saladadır. Kimlərə rəddiyə verirlər? Hülulçulara rəddiyə verirlər ki, subhan Allah subhan taala hər yerdə deyil. Başa düşdüm. Ona rədd yolaraq yəni subhan taala məxluqatından baindir. Başa düşdüm ki, və mənim özür istəyirəm, yenə yarımçıq qaldı. Rüstəm, başa sənə zahir olan aslında açıqla. Rüstəm başa düşdüm. Açıqla ya. Rüstəm mən, mən başa söhbət. düşdüm. Rüstəm mən başa düşdüm ki, sən e, onlar mütəkəllimlər deyəndə ki, Allah Taala məxluqatın içində deyil, hululçulara rəddiyə verirlər. Başa düşdüm. Lakin deyirlər ki, məxluqatın evet. kənarda da deyildir. Yəni kənarda məkan olaraq deyildir. Bax elə mən də onu hey, nəfiyəm. Amma məxluqat hey, məkandır dedikdə bax. Kənarda məkan bax, yoxdur axı. Soruş. Qulaq assan. Üzr istəyirəm. Məkan yoxdur axı. Yəni nə, nə, nəyə lazımdır bu? Bu fudul kəlam olur axı. Lazımsız kəlamdır. Misal Misal verim, mütəkəllimlərdən biri Quşeyri Risaləsinin müqəddiməsinə gəlir. Bu sənin dediyinə aid bir şeydir. Tələbəsinə deyir ki, sənə desələr ki, məğribli bir şey olur, adı şeyx olur. Əbu Osman el-Məğribidir, belə tam adını unutmuşam. Desələr ki, Allah Subhanahu taala hardaydı? Nə deyərsən? Deyir, deyərəm ki, olduğu yerdə. Əvvəl olduğu yerdə. Ərş yaratmadan öncə olduğu yerdə. Deyir, desələr ki, ərş yaratmadan öncə hardaydı? Deyərəm ki, indi olduğu yerdə. Bunu deyən alim O mənada demək ki, Allah Subhanahu taala ərşi yaratmadan öncə hansısa bir məkan var idi, oradaydı. Yəni ərşi yaratmadan öncə Allah Subhanahu işte, taala hansı hal üzərə Mənə bu bu söz o, baş lazımdır. Mənə bu sözə biz ittifaq eləmişik ki, biz ittifaq eləmişik ki, biz ittifaq eləmişik. Allah Allah rıza, Allah sevirsən, Allah sevərsənsə. Yəni lazımdır uzaqda. Biz ittifaq eləmişik ki, Allah Taala məxluqatın içərisində deyil. Bunda ittifaq var. Bəli. İttifaq var. Sən məkansızdır. Bə bayaqlar bəli soruşdum ki, bayaqlar səndən soruşdum ki, dedim ki, Allah təala məxluqatdan kənardadır. Dedim ki, kənardadır. Aha. E, Kənar nəyə görə dedim onu? Bax dala qayıtıb dala qaytarıb qulaq asa bilərsən. Dedim ki, məxluqatdan kənardır dedikdə biz məxluqata hülül etmişdir deyənə rəddiyə veririk. İkinci sual gəlsə ki, hardadır? Deyərik ki, məkansızdır, laməkandır. Hə, fərqi hə, yoxdur kimə rəddiyə verirsənsə falan ki, isbat elədin. Nə üçün nə dedim ki, Allah təala məxluqatdan kənardadır. Bəli, laməkandır. Hə, mən demirəm ki, sən deyirsən ki, məxluqatın içərisindədir. Demirsən Holul Holul etiqadında olan rədd edir. Biz də rədd edirik. Bir ona bir məkan isbat edirəm. Bunu da bilirsənmi? Sən o zaman hə, etiqad ki, etiqad edirsən ki, biz qiyamət günü Allah Taala'nı görəcəyik. Əlbəttə ki. Bəs biz görmək sən görmək dedikdə bir şeyə baxmadan görmək mümkündür? Mən demirəm ki, biz baxmayacağıq. Baxacağıq, amma Allah Subhanahu taala baxacağımız şey Allah Subhanahu taala bir məkanda görməyəcəyik və yaxud da baxmaq arasında bir məsafə olmayacaq və özür istəyirəm. Bir dəqiqə bu mövzuya bu mövzunu yadda saxlamaq. İmkan ver də bir dəqiqə. Yox, sən bayaqda sual verdin. Bayaq sual verdin. Mən sənə izah elədim. İmkan sən uyğun gəlmir. Sən əqli cəhətdən uyğun gəlmir sənin dediyindən bu. Əqli cəhətdən uyğun gəlmir. Sən mənə izah eləmirsən. Əl mövzusunu mənə izah elə, sonra keçək görməyə. Görmək yəni görmək mümkün deyil. Əqli cəhətdən Əşarilər mütəkəllimlər deyirlər ki, əşaridən əşarilərdə olan mütəkəllimlər deyir ki, bilə biz qiyamət günü Allah təalanı görəcəyik və gözlərimizlə görəcəyik. Bunu deyirlər. Bəli. Bəli. Lakin mən sənə soruşuram ki, sən mənə denə Allah təalanın tamamını görəcəksən yoxsa bir hissəsini? Haşa, Allah Subhanahu taala hissədən ibarətdirmi ki, mən Allah Subhanahu taala hissəsini görürəm. Gözlər onu dərk eləməz. Mənə... Biz deyirik ki, bax, o sual belə batildir. Çünki o sual kim haqqında verilər? cisim və yaxud da araz bir şey haqqında verilə bilər. Allah Subhanahu taala mən başdan dedim ki, nə cisimdir, nə arazdır. Onu görmək necə bəzisini və yaxud da hamısını görmək kimi sual verilir. Mən başa düşdüm. Bu sən mənə görmək, görmək deyəndə hə. istənilən adama görmək desən ki, görmək nədir? Ağlı başında olan deyəndə. Görmək gö bir şeyin ya tamamını ya da bir hissəsini görmək olur. Yox, o şey, bəli, o nə vaxt olur? Əgər görülən şey ya cisim ya vaxt da araz olarsa. Amma Allah Subhanahu nə cisimdir, nə də arazdır. Mən də eyni şeyi cavab verirəm. Mən də deyirəm ki, Allah Taala'nın əli hə. o vaxtı orqan olar ki, Allah Taala cisim və ya araz olsun. Eyni şeydir. Hə, gözəl. İndi mən də sən onda belə çıxır ki, sən anladığın əl mənasında deyildir. Deməli Allah Taala'nı görməyi həqiqi mənada deyildir. Yox, yox, kimdə həqiqi mənadadır. Bizim görməyimiz, yəni, amma Allah Subhanahu taalanı, yəni bizim yəni bir əşyaya baxmağımız mənə də həqiqi mənada deyil. Əlbəttə ki, bir əşya görərmiş kimi görənməliyik biz Allah. Başqa görmək biz deyəndə, görmək deyəndə bir tərəfə hə, baxmaqla görürük. Sən cihətə bir yerə baxmadan görmək görmüsən, sən bir yerə baxmadan görmək. Çünki mən indiyə kimi baxdığım bütün şeylər cism olub. Allah Subhanahu taalanı görmək Allah cisimdirmi ki, ona baxmağa da bu baxmağa qiyas edəsən? Mən də eyni şey, mən də eyni şey deyirəm ki, mən də indiyə qədər görmüşəm. Eyni şey deməli, ki, Allah Subhanahu taala deməli olmadığı üçün əlbəttə cisim deyil. Deməli görməyimiz məcazdır. Sənin sözündən belə çıxır. Çünki indiyə qədər biz başqa cür görmək bilmirik, düzdür? Görməyin mənası başqa cür biz Gözəl. Cisimlərdə, cisimlərdə başqa cür görməmişik. Amma Allah Subhanahu taala bəli başqa cür görməyi mən qəbul eləyirəm. Sən mən dediyim məntiqin eyni işini təkrarlayırsan. Mən də eyni şeyə əl haqqında hə. deyə bilərəm ki, deyə bilərəm ki, görməmişik. Allah Taala əli görməmişik. Biz deyək ki, Allah Taala əli görməmişik. Lakin biz isbat edirik ki, Allah Taala'nın həqiqi mənada əli var, biz görürük nədir. Deyirsən Allah Subhanahu əli, Allah cism olmadığı üçün əli də cism deyil, nə də arası deyirsən. Necə? Sən səsin getdi. Necə? Bir də sualı eşidirsən? Deyirəm mən dediyim kimi ki, Allah Subhanahu taala sən deyirsən ki, bəli, biz də Allah Subhanahu taalanın zatı cisim və yaxud da araz olmadığı üçün əlinin də cisim və araz olmadığını deyirik. Bəli, bəli. Biz də ey, eyni etiqaddayıq da, yəni Deyir. lakin lakin nə üçün sən hə, görməkdə sən deyirsən, bu cür deyirsən? Hə? Bəli, o cür deyirəm, bəli sən <laughs> onda nə cür iddia edirsən ki, sənin anladığın əldir? Axı cism olmayan əl, sənin anladığın əllər kateqoriyasına cism olmayan əl girmir. Mən demədim ki, mənim anladığım əldir. Bəs sən demədin bizim anladığımız əldir, yəni məna bizim anladığımız mənadır. Xeyr, mən elə şey deməmişəm ki. Sən demədin zahiri məna bizim anladığımız mənadır. Xeyr, mən demişəm ki, zahiri məna, zahiri məna ya xitabın dəlalət edir, ya həqiqi mənadır, ya da məcazi mənadır. O mə o, o deməkdir ki, biz məsələn bir xitab, bir qulaq bir imkan və izah edim də, tələsmə. Bir şey, bir Allah Taala e, Allah Taalanın ayələri qulaq asdı, imkan ver. Allah Taalanın ayələri, Allah Taalanın ayələri zahirən ya bir şeyin həqiqi olmağını ya da məcazi olmağını dəlalət edə bilər. Məcazi ol, olduğuna, e, məcazi olmadığına isbat etmək üçün bizim dəlillərimiz var. Yəni Allah Taalanın e, iki əl dedikdə orada iki qüdrət mümkün deyildir qəsd olunsun və səbəbləri var, izah eləyir. Çünki bunun üçün baxmaqsa Əbuləsən Əl-Əşarinin Əl Axırıncı Əl-İbanə kitabına bax. Hə, bildim, bildim. Bildin? Ay sağ ol. Eynilə, yəni biz İndi məcazi ya, mənaları, mənası biz məcazi mənaları aradan çıxardanda ortada qalır ki, burada qəsd olunan hə- həqiqi mənadır. Lakin biz biz bilirik ki, burada həqiqi mənada Allah Taala mövcud olan bir əli qəsd edir. Çünki əgər biz e- Ay sağ ol, gözəl. Ay biz əgər ehtimal eləsək ki, burada məcaz qəsd olunur, o zaman eyni şeyi isbat eləyə bilərik. Çünki məcaz əgər məcaz ehtimal Məcazdan danışmırıq. Məcazdan danışmırıq. Sən deyirsən ki, orada həqiqi mə əlin mənasını idrak eləmisən də. Yəni bilirsən ki, mənası nədir? İdrak daha doğrusu idrak demir, idrak demir. Elə bir şey heç vaxt demir. İdrak demir qətiyyən əli əl haqqında elə bir şey heç vaxt deməmişəm mən. Əl Dedim axı mən sənə ki idrak deməyək də, idrak deməyək. Sən dedin sən ki əlin mənasını bilirəm, yəni mənası e, nədir bilirəm. Əlin mənasını bilirəm, mənə nisbətdə bilirəm, lakin Allah Taala nisbətdə bilmirəm. Hə sənə nisbətdə bilirsənmi? Hə, hə sənə nisbətdə. Allah nisbət etdiyin əl sənə nisbətdə olan əldirmi yoxsa? Yox, o deyil əlbəttə. Bən bu belə ə, e, axmaq sual, sən, axmaq sual. Sənin anladığın əl məfhumu hansı əldir? Anladığın əl məfhumu Xeyr, cism olan əldən başqa bir varmı? Və Sənin anladığın əldə. Bəli var, Allahın əli. Hansı Yox, hələ onu isbat eləyirik. Elə sən isbat olmayan bir şeyi dəlil gətirirsən. Xeyr, xeyr. Onu isbat eləmək. Xeyr. Allahın əli varmı? Sən sən ki, bəli, əli var. Mənim anladığım mənadır. Mən deyirəm, sənin anladığın mənanı mənə izah elə. Konkret, bax, konkret. Anladığın mənanı mənə izah elə. Mən zatı da Mən elə şey deməmişəm. Bax, sən niyə mənə boynuma qoyursan? Mən deyirəm ki, biz isbat eləyəndə isbat eləyirik ki, bu ə, bu burada qəsd olunan Allah Taala'nın bir sifətidir zatından ayrılmayan, lakin zatı ilə eyni olmayan sifətidir. Və həmçinin eyni olmayan sifət. Zatı, zatın, yəni biz deyirik ki, Allah Taala əli onun zatı deyildir. Aydındır? Lakin hə, zatı deyil. ayrı deyildir. Zatından da ayrı deyildir. Nəyi? Əli sifətidir deyirsən. Bəli, əli onun sifətidir. Biz biz ə, ə, mənasını anladığını deyirik. Biz mahiyyətinin olduğunu bilmirik. Lakin mənası adımı deyirsən. Biz biz bəzi biz mənasını alə qadarın iştirak başa düşürük. Yəni o mənada kiməsə biz bilirik ki, Allah Taala isbat edir ki, Allah Taala əli ilə tutur, əlini açır. Bu mənada biz biz qəbul edirik. Lakin həqiqətinin olduğunu biz bilmirik. Lakin əminlik də əminik ki, biz etiqad edirik. Əlin mahiyyətinin həqiqətini dərk eləməkdən getmir. Sən ümumiyyətlə bunu məna olaraq bilirsən də mənasını. Konkret bilirsən mənasını, bilmirsən? Mən bilirəm. Mən bildiyim odur ki, burada qəsd olunan həqiqi mənadır. Burada qəsd bildiyim məna mənadır. Burada qəsd olunan həqiqi mənadır, onu bilirəm. Nədir məna? Nədir o həqiqi məna? İzah elədim. Dedim ki, həqiqi mənası ondadır. İzah elə. Sən olan izah eləməmisən. İzah edirəm də, deyirəm ki, mən... konkret mədən bu sualdan çıxmayıncaya qədər başqa nöqtəyə keçid yoxdur. Anladığın həqiqi əl nədir? Sən, İzah elə. Sən mənim boynuma şərt qoysan burada qabağıma. Əlbəttə ki, mənim çünki sən fırladırsan 2 saat. Saat 12-yə işləyib 10 dəqiqə. Mən elə sən burada safsatalarımı dinləyirəm. Aysu. Anladığın əli mən deyirəm sənə. Təhqir ediyorsa o təhqir deyildi bu. Safsata yəni boş-boş şeylər, sənin danışdığın boş-boş şeylərdir. Yəni, mən, bu... mən biz Allah deyə, mən, deyəndə bənzətmə bilmirik keyfiyyətinə dalmırıq. Mən sənə keyfiyyətdəmi ittiham edirəm? Sən mənə nağıl danışırsan. Boş-boş danışmaq. Hə, mənasını danışmaq sən. Mənasını sən, bir şey isbat et. Sən özün öz əslini inkar elədin. Özün öz şey. əslini inkar elədin. Özün öz əslini inkar elədin. Sən deyənlər biləcək onu. Sən dedin ki, mən denəm dedim ki, görməyin mənası denəm. Mənə izah elə, görməyin mənası nədir? İzah et. Sən əlin mənasını anlamırsan. Yox, mən sənə sual verim, görməyin mənası nədir? Qaçan Allaha and içmirəm ha. Qaçmaqdan münezzeh olan Allaha and içirəm ki, sən əlin mənasını anlamırsan. Məsələn, Anlayırsansa izah et. Mənası nədir? Məni görməyin mənası nədir? Görməyin mənası bir şeyi görmək. Nə dedi? O deməkdir. Mən bir, bir ki görməyin mənası bir hə. şey görməkdir. Belə super tər. Mütəkəllimlər səni görsə görmürlər bu, bu təriflə. Əgər görmək, bəli, mən sənə izah edim, gözəl sual. Amma sən də mənim izah etdiyim kimi izah eləyəsən. Görmək əgər görmək cismi görməkdirsə, o şeyi ya bir hissəsini, ya bütün hissəsini görmək. Görməyin nədir? Görmək nədir? İzah elə. Hə, görməyi izah edirəm sənə. Hə. İzah edirəm sənə. Görmək cismi görməkdirsə, 3 dənə şeyi görmək var burada. Ya arazı görmək var, ya cismi görmək var, ya da ki nə araz nə də cismi olmayan şeyi görmək var. Əgər biz arazı görməkdən danışırıqsa, araz olan bir şeyi cismi üzərində görməkdən gedir söhbət. Yəni o dərk eləməkdən onu anlamaqdan ya bir hissəsini, yəni sarının ya bir hissəsini, ya bütün hissəsini görməkdən. Cismi görməkdən danışırıqsa, ya o cismin bir hissəsini görməkdən danışa bilərik, ya da onun bütün hissəsini baxışımızla əhatə etməkdən danışa bilərik. Amma nə araz, nə də cism olmayan şeyi görməkdən danışırıqsa, burada nə onun bir hissəsini görə bilərik, Sən nə də onun bütün hissəsini əhatə. Görməyin mənasını izah eləmədin axı. Görməyin mənasını izah eləmədin axı. İzah elədim sənə. Görməyin mənasını. Dedim bax cismi görməkdir. Görməyin mənasını izah eləmədin. Sən istəyirəm, üzr istəyirəm. Sən məni dinləyirsən? Mən səni dinləyirəm, amma görməyin mənasını izah eləmədim. Uşaq dilində izah eləyirəm sənə. Görmək bərabərdir. Cisimdirsə ya hər yerini görmək ya da bəzi yerini görmək. Eyni şey. İki, görmək arazdırsa, eyni şeyi arazdırsa, təkrarlayırsan, eyni şeyi təkrarlayırsan sən. Bu görməyin mənası deyil. Təkrarlayıram, sənə çatmır. Mən sənə deyirəm ki, əli mənə izah elə. Yəni sənə aid olan şeyi mənə izah elə. Mən, Qısa konkret. Mən sənə mən sənə, sənə mən deyil. sənə deyirəm ki, mən sənə deyirəm ki, sənin bu izah elədiyin bəyanatları görməyin mənası deyil. Səni dinləyirəm. Sənin dediyin izah elədiyin hə? görməyin mənası deyildir. Sənin izah elədiyin gör, görməyin mənası. Hə, yaxşı, görməyin Görmək, görmək Mənim bizim deyəcək... bildiyimiz, bizim bildiyimiz görmək odur ki, bizim bildiyimiz görmək odur. Sənin bildiyin görmək nəyi görmək? Biz, Sənin bildiyin görmək nəyi görmək? İstənilən insan, istənilən insan istənilən insan. Yox, sənin gördüyün görmək deyirsən də sən mənim bildiyim görmək. Nəyi görməkdir? Cismi görmək deyil. Yox, fərqi yoxdur, görmək yəni. Görmək. O sən bildiyin başqa görmək var. Cismindən başqa bir şey görə bilərsən. Sən, sən demirsən ki, həqiqi mənada da görmək. Həqiqi mənadadır. Üç şey, üç şeydə bu həqiqi üç şeydə də üçündə də həqiqi mənadır. Cismi də həqiqi gör. Bir yerə cismi həqiqi görmək bir yerə baxmadan arazi hə- bir yerə bax başqa cür görmək. E, bir, bir yerə, nə cisim? Mən mən gəlim sənin ağlınla baxım. Bir, bir yerə baxmadan gör. Təkəllimlər ayırıblar. Təkəllimlər niyə ayırıblar bunu ki? Üç şey var. Görmək üçündə də həqiqi görməkdir. Bir yerə baxmadan cismi görmək olur, bir yerə baxmadan görmək olur. Necə? Bir yerə baxmadan görmək olur cisimlərdə yox, amma nə cisimlə araz olmayan yerdə bəli mümkündür. Yəni desən ki, istiqamətə baxmadan görmək mümkündür. Bəli, nə cisim nə araz olan şeydə. Bax, nə cisim nə də araz, yəni Allahın zatından gedir. Və orada görəndə, baxanda, görəndə bir şey görəcəksən? Hə. Əlbəttə ki. Mümkündür ki, insan araz mümkün insan görəndə bir şey insan görəndə araz və cis Mən mən də sən mən də sənə soruşuram ki, deyirsən, deyirsən ki, Allaha görmək mümkündür. Mən deyirəm ki, Allahı görmək deyəndə, Allahı görmək deyəndə nə qəsd edirsən sən? Allah Subhanahu taalanı görmək deyəndə Allah Subhanahu taalanı zat və ara, e, cisim və araz olmaqsızın, məsafə olmaqsızın Allaha baxmağı nəsd edirəm ki, hətta bunun belə bunun bunun həqiqətini anlamaq üçün o şeyi yaşamaq lazımdır. Sən əqlin, sən əqlin, sən əqlinlə dəli gətirsən. Əqil deyir ki, görmək odur ki, bir şeydən əks olunan işığı insanın gözündə qəbul edib beyində də, də beyində beyində onu görməsi. Yalan deyil. Əqil onu demir. Hə? Vallahi əqil onu demir. Əqil bilirsənmi nə deyir? Əqil nə? Əqil deyir ki, görmək, əgər cismi görməkdirsə sənin dediyindir, arazı görməkdir sənin dediyindir haşa nə cisim, nə də araz olan Allahı görməkdirsə, bunların heç bir dövrəyə girmir. Sən yalan danışdın. Mən yaxşı mən belə tərif edirəm. Mən də dedim ki, Əli mənə izah etsən görməyə. Cismi arazı görməyi, mən dedim ki, yaxşı cismi arazı görməyi başa düşür olan qardaşlar olan qardaşlar gülürlər, mənə işarə edirlər ki, bağla mövzunu. Əli mənə izah elə. Mən də sənə mən də sənə deyirəm ki, sənin o izah elədiyin heç izah eləmək olmadı. Əli, Sən izah Sənə əgər desək ki, məsələn Allah Taala danışırmı? Sən mənə insanın danışmağından başqa heç bir şey izah etməzsən danışmaq dedikdə. Danışmaq. Əstəğfirullah. Sən bax ki, kəlam mövzusuna girirsən, kəlam, Allahın kəlamı mövzusuna girirsən, Allahın kəlamı mövzusu tamam başqa bir şeydir. Haşa biz Allaha danışmaq deyəndə Allah Subhanahu taala haşa hərflərlə, səslərlə danışdığını demirik və rədd eləyirik bunu şiddətlə. Sən nə danışırsan? O sənin Rəbbin. Rəbbin ola bilər ki, hərflərlə, şeylərlə danışsın. Ha, Bizim Əhməd, Rəbbimiz haşa, hərflər onun qabaq da var. Onun kəlamı qədimdir. İmam onun kəlamı qədimdir, nəfsdir kəlamdır. İmam, hərflərin və səslərin hüdud edə bilməyəcəyi bir kəlamdır. Əhməd, Budur tövhid inan. İmam, Budur İmam Əhməd deyir ki, səslə danışır Allah Taala, səslə danışır İmam Əhməd. İmam Əhməd bu məsələdə təşbihə giribdir. Mən bunu çox rahat söyləyirəm. Əgər deyibsə, İbn Qudamə, İbn Qudamə deyir ki, Allah Taala səslə danışır, hərflə danışır. Bəli, təşbih Təşbihə girib. Yəni desən ki, İbn Qudamə İbn müşəbbehdir. İbn necə? İbn Qudamə müşəbbehdir desən. İbn Qudamə bu məsələdə təşbihə girib, amma digər nəqilləri isbat nəqillərində təfvidə getdiyinə dəlildir o şeylər. Bu, mən İbn Qudamanın bax ora yazarkən səfarilərin əleyhinə deyir ki, Allah Taala zati ilə ərşin üzərindədir. Yəni, yəni verərkən yazmışdın ki, İbn Qudama fövqiyyə haqqında, bir də hərflərlə və şeylər haqqında əşarlara müxalifdir. Və mən orada işarə elədim ki, Bu adam ki, hələ anlayıb ki, mən nə deyirəm. Mən orada bəm İbn Qudamanın hər məsələdə əşarlarla müttəfiq olduğunu demişdim. İbn Qudama bəli, İbn Qudama Quran kəlam məsələsindən nəinki İbn Qudama. İbn Qudama İmam Əhməd deyibsə İbn Əhməd də, onun oğlu da İbn Xuzeymə də bütün bunlar bu Əbu məsələdə. Bütün bunlar bu məsələdə. Əbu Həsən Əl-Əşari də Əl-İbanə kitabı. Əbu Həsən deyir ki, Allah, bəli, Allah əcəl, əşin yuxarısındadır deyir. Hə, o şey fövqiyə başqa bir şeydir. Bax, onu bax mövzudan mövzuya atlayırsan. Yuxarıda olmaq mən də deyirəm Allah Subhanahu taala fəvqələ arş deyirəm. Bəli, deyirəm bunu. Amma məkan olaraq yox, məkanə olaraq. Sən məkanla məkanə qarışdırmısan. Əbul Həsən Əl-Əşari Sən heç bir şey izah eləyəmmə. Həsən Əl-Əşari bundan Əbul Həsən Əl-Əşari yəd yəd sifətindən danışanda məcazi mənaları inkar edir. Məcazi mənaların inkişaf biz də mən də məsələn müfəvvid kimi məcazi mənada deyirəm ki, haşa onu təyin etməkdən Allaha sığınıram, çünki riskli bir şeydir. Möhtəmə olsa belə, olsa belə riskli bir şeydir. Mən deyirəm ki, inkar məcazi mənada təyin inkar eləyir. Əbuhəsən Əşəri inkar eləyir. Məcazi e, hansı mənanı? Əlin məcazi mənası, yox, bütün məcazi mənaları yox. Qüdrət mənasını, qüdrət, qüdrət mənasını inkar eləyir. Qüdrət, qüdrət, qüvvət mənasını inkar eləyir və deyir ki, və orada Əl-İbənə kitabında deyir ki, bu, e, zahiri üzərindədir etsin Əbul Həsən Əşari ümumiyyətlə etsin. Əbul Həsən lap deyək ki, lap Əbul Həsən Əşari çıxsın açıqca desin ki, Allah subhanahu va taala haşa haşa ərşin üzərində oturub desə belə. Yox, mən, mən belə Əbul Həsən yox deyir. Fəqət gəli bəli kitabında deyir. Desin, hə. Sonra Yəni sən qəbul etsin ki, Əbul Həsən Əşaridə müfabid olmayıb. Bəli, Əbul Həsən əgər, əgər sizin dediyiniz mənada deyibsə, Əbul Həsən Əşari də Mən sənə deyirəm də. Kim? Mən sənə istəyirəm oxuyum Əbul Həsən Əşarinin sözlərini bilsin, bəli oxumağa gərək yoxdur, deyibsə elədir. Deyibsə elədir, hə, başa düşdüm, deyibsə elə, elə də, hə, aydın, çox gözəl. Mən də sənə deyirəm ki, mən də sənə deyirəm ki, mənim məzhəbim bu məsələdə çox aydındır. Mənim demək ki, biz bilirik, biz bilirik deyəndə ki, deyəndə ki, biz Allah Taala'nın Allah Taala'nın ərşə qalxması, Allah Taala'nın enməsi, Allah Taala'nın ərşə qalxması, Allah Taala'nın enməsi bunlar hamısı zatı ilandır. Zatı ilə. Əmbəlilik edir. Əqil bu bu kimi məsələlər diri təvhididir bu kimi məsələ təvqifidir. Bunları isbat eləmək, bunları isbat eləmək təşbih deyildir. Çünki təşbih o vaxt olur ki, təşbih o vaxt olur ki, biz deyək ki, biz deyək ki, təşbih o vaxt olur ki, biz deyək ki, Allah Taala'nın əli bizim əlimiz kimidir. Bu təşbih olur. Lakin demək ki, Allah Taala ərş üzərindədir. Bunu isbat eləmək, əsli, yəni heç vaxtı deyilir. Allah Taala zat ərşi üzərindədir və bunu isbat edənlər çoxdur. Bunun dəlilləri vardır. Tarix, imamlardan, böyük imamlardan bunu isbat eləyənlər vardır. Əql, əql biz deyirik ki, əql burada yeri yoxdur. Nə üçün? Çünki əqllə olsa gəl, əqllə olsa gəl, Allah Taala'nın kəlam sifətini də inkar eləmək lazımdır. Halbuki biz bilirik ki, Əl-Buveytdən tutmuş Əl-Muzəniyə kimi, daha nə qədər İmam Məşrafinin tələbələri, bunlar hamısı, hətta sələf bunda ittifaq ediblər. İcma nəql olunub bu barədə sələfdən ki, Allah Taala'nın Allah Taala'nın kəlamı E, Qurani-Kərim Quran məxluq deyildir. Yəni nəql ediblər ki, Quran tarif Qurani-Kərim ərəbcə məxluq deyildir. Lakin Allah Təala gəl danışmırsa, o zaman belə çıxır ki, Allah Təala o Qurandakı ərəbcəni söyləməmişdir. Kəlam iki iki növ kəlam var. Nəfsi kəlam var, harada nəfsi kəlam var. Nəfsi kəlamı harda çıxartdı? Allah Təala nəfsi kəlam deməyib orada, heç bir yerdə gəlmir. Haş Çünki əqil buna dəlildir. Çünki Allah nəfsi kəlam məxluqdur. Allah Subhanahu taala məxluq bir sifəti ola bilər. Kəlam budur, sənə budur, görə məxluqdur da, düzdür? Allah təala kəlam. Yəni deməksən ki, kəlam hansı ki, ərəblər görə, yox. Ərəblər kəlam deyir. Hərflər deyəndə ərəblər Yox, yox, qətiyan. Səs və hərflə də ərəblər çox mənası var. Hər şeirində gəlib. Hə? Kəlam danışmaq, ərəblərdə danışmaq, səs və hərf danışmaqdır. Başqa necə olur? Dən gəlib. Gəlib. Məsələn İbn Ömər bin Xattabdan gəlib ki, "Zəvvartu beynə yedi Əbi Bəkrin kələmən fi nəfsi." Danışmaqla mı şey eləmişdi o kəlamı? Ömər bin Çox olub gəlib bu. Ömər başqa şey gəlib bu. Fuadi və innəmə cu'ilə lisanu aləl fuadi dəlilə. Çox saymaq olar bu barədə. Mən cimrəm ümumiyyətlə. Ömər bin Xattabın şeiri deyil. Bu e, bu Ömər bin Xattabın şeiri deyil. Bu Nəsrani bir ərəbi şeiri. Sən Ömər bin Xattabın adından yəni. Onu elə onlar Yaxşı, zəvvartu beynədi Əbi Bəkrin kəlamən. İzah elə. Danışaraq mı deyib? Qulağa, eşitsən yenə danışa nə nə yaxşı denə. Nətər? İzah elə. İzah et, qaçma. Kişi ol. İzah et. Ay. Vallahi sənlə təçimdən başqa bir şey deyil. Yəni sən deyirsən, sənin ibadət etdiyin. Sən deyirsən ki, mən kişi deyiləm. Əli olan, ayağı enən, qaçan, bu məcazi mənadadır. Və sən də bir yoxsa məcazi mənadadır kəlam yoxsa həqiqi mənadadır? Təfviddən çıxdı. Təfviddən çıxdıq mövzunu bağlayıram. Biz bu həqiqi mənadadır yoxsa o zaman mən təfviddən həqiqi mənadadır yoxsa məcazi? Salam aleykum. Assalamu aleykum. Bu həqiqi mənadadır, məcazi mənadadır. Qaçdın mövzudan. Bax, mən Nə? qaçmadım. Kəlam? Mən qaçmadım. Mən Bəli, nəfsi Bu həqiqi mənada ki, mən həqiqi mənasıdır. Nə? Yəni kəlam deyirsən, ha, hə, nəfsi kəlam. Bu həqiqi mənada yoxsa məcazi mənadadır? Bəli, çünki nə, həqiq nəfsi kəlam hərflərdən və səslərdən ibarət olmayan bir kəlamdır. Yox, mən sənə sözü. Bunu Allah üçün həqiqi kəlam sözü yoxdur, kəlam. Nisbət etməkdə Kəlam sözü, kəlam, çünki nəfsi kəlam kəlam bir dəqiqə dinlə, bir dəqiqə dinlə. Həmbəlliliyi bura bax. Mənimlə danışanda həmbəlliliyi qatda qoy qırağa tarix boyu əssabız bu cür olub. Ya mürəkkəb qab atmısınız danışanlara, ya sözün kəsmisiniz. Onu gəlib həmbəli şeyxlərlə danışanda şey eləyərsən. Nəfsi kəlamın həqiqətini Allaha nisbət etməkdə bir bəis yoxdur. Çünki biz deyirik ki, nəfsi kəlam hərflərdən və səslərdən xali olan bir kəlamdır. Sən nə nağıl danışırsan burada? Və mövzu artıq təhvid mövzusundan çıxıb kəlam mövzusuna. Təhvid mövzusunda hələ. Mən, mən təhvid mövzusu, mən də soruşuram kəlam, hə, həqiqi mənada deyirsən kəlam sözü, nəfsi kəlam demirəm mən. Kəlam sözü hə. həqiqi mənadadır. Kəlam sözü nəfsi kəlam mənasındadır, nəfsi kəlam. Yox, yox, yox. Hardan? Yox da axı, gəl Quran kəndi gəlmir. Kəlama niyə? Nəfsi kəlama niyə girdin? Nəfsi kəlam, nəfsi kəlam. Kəlamla eynidir yoxsa yox? Qətiyyən. Eyni deyil. Nəfsi kəlamla eyni deyil. Nəfsi nəfsi kəlam həqiqi mənada nədir? Kəlam həqiqi mənada nədir? Kəlam sözü həqiqi mənada nədir? Həqiqi iki dənə həqiqəti var. Nəfsi kəlamın həqiqəti var, nəfsi kəlamın həqiqəti var. Nəfsi iki həqiqət deyəndə əşari alimləri özləri etiraf edirlər ki, biz deyəndə ki, Quran məxluq deyildir. Biz deyirik məcazi mənada deyirik. Onlar deyirlər ki, bizdə olan hə, yenə sapıtdın. Bax onu da mən sənin ümumiyyətlə spekulyasiyaların kateqoriyasında onu da almışam. Ona da rəddiyə veriləcək. İndi bəri başdan verim. Ümumiyyətlə qəz qazalını açıb oxusaydın, qazalı deyir ki, əshabımız Quran iki şey Bir, Allah Subhanahu taala həqiqi kəlamı olan, yəni nəfsi kəlamı olan Quran. Ona isim verirlər Quran olaraq. Bir də Allah Subhanahu va Taala'nın nəfsi kəlamına dəlalət edən ləfsi kəlam. Əşarilər deyəndə ki, ümumiyyətlə nəinki əşarilər, Maturidlər və digər mütəkəllimlər deyəndə ki, Allah Subhanahu va Taala'nın kəlamı məxluq deyil, onun kəlamına, həqiqi kəlamına dəlil olan ləfsi kəlamdan söhbət etməyiblər. Onun həqiqi mənası, hə, həqiqi kəlamı olan ləfsi kəlamdan söhbət ediblər ki, bu da ibri dilində elərsə İncildir, ərəb dilində elərsə Qurandır. Yəni sən deyirsən ki, Allah Taala əlif, lam, mim deməyib. Niyə keçdin kəlam mövzusuna? Yox, hə, haşa, əstəğfirullah. Allahın nəfsi, nəfsi kəlamında elə bir şey yoxdur da kəlam mövzusuna niyə keçdin? Yox, mən əsas mən çünki çünki çünki sənin bu məzhəbin müxalifdir. Məzhəbin müxalifdir bu. Sənin mövzun. Təfvidi isbat edəmirsən, təfvidi təfvidi iptal edəmirsən, niyə qaçsan kəlam mövzusuna? Mən mövzudan qaçdın. Təfvidi zaten iptal eləmişik biz. Hara iptal edirsən? Sən hələ inanırsanmı? Ba çapaladığın bataqlıqda batırsan, batdığın qədər. Sənə elə gəlir. Nə? Sən, o sənə elə gəlir. İşte, sən Sən, yəni şeyxlər belə bir isbat edirlər. O, o əql sahibisən ki, sən Allah Taala'nın məxluqatdan kənarda olduğunu, Allah Taala məxluqatda kənarda olduğunu deyirsən və əşarlara bu məsələdə müxalif olursan. Sonra da deyə, sonra da xatirətlanda sən Şalillər, Şalillər, subhanallah, hə. yalan danışırsan. Mən sənə soruşuram, Allah Taala əliflə bim deyib. Niyə kəlam mövzusuna keçsə, mən deyirəm deyib, qətiyyən. Deməyib Allah Taala əliflə mim. Niyə kəlam mövzusuna keçsə? Deməyib də Allah təala əlifləm deməyib. deməyib. Niyə? Çox sağ ol. Allah Niyə sənə, kəlam mövzusuna? Allah sənə hidayət etsin. Mən elə bu bəs. Mənə bu kifayət. Mən sənə cavab verim ya. Mən sənə, mən sənə cavab verim ya. Bu mənə kifayət idi. Yox. Sənin Yox, yox, yox. Səbəbin, sənin məsləhətin. Sənin məzhəbin. Qulağa. Qulağa, sən məzhəbin xəlifənin Hə, sən xəlifə də... məmunun zamanında, xəlifə məmunun zamanında ha? necə ki ə, e, müsəlmanlara məcbur edirdilər ki, onlar Quran məxluqdur desinlər. Necə ki, onlar məcbur edirlər Quran məxluqdur desinlər. Və sözsüz ki, qəsdləri onda idi ki, Quran hansı ki, müsəlmanlar onu oxuyurlar, o məxluqdur və eyni hə. ilə, eyni ilə sən də o görürsən. Sənin ixtilaf. Hə, əqidə mötəzildir. Onu mu deyəsən? Kəs etiraf elədiyi kimi, əqidə mötəzilə elədiyi kimi bu məsələdə sənlə mötəzilə mötəzilələr arasındakı ixtilaf ləfzi ixtilaf. Heç yoxdur. Təhvidə dönək. Hə? Qasım mövzudan. Səni xandan tutub təhvid mövzusuna dəvət edirəm. Gəl. Nə olduğunu bildin, çox gözəl. Sənin məzhəbin Sən olduğun... yox, sən təhvidə gələk kəlamla təhvid arasında nə əlaqə var? Onu mənə izah elə. Sənin məzhəbin kəlamla təhvid arasında nə var? Sən təfvirdən çıxıb kəlama girdim. Sən niyə? Mən sənə izah, mən səni dinlədim. Sən də məni dinləmək məcburiyyətindəsən. Çünki sən baxdın təfvir mövzusunda olur. Əbul Həsən Ələşqari. Məni dinləyir. Yox. Əbul Həsən Ələşqari. Heç kimi alimlər kitabında açıq sözlərlə deyir. Qardaşım, oxuduğumuz səndən ə, e, bu, sənin əşarinin mənə nə dediyini gülüşdür. Sənin e, əşarı sözü gülüşdür. Mənə bu kifayət elədi, şükür Allah, elhamdülillah. Mən mən el gələndə elə başa düşürdüm ki, sən Əbülhəsən el-Əşari diləni qəbul etsən. Sən, sən hələ iftira ataraq, hələ yalan Əli, danışaraq cəmaata gözlü təsir almaq istəyirsən. Sən gözlü Əlin nə olduğunu isbat etsən ki, sənin məzhəbin Əlin nə olduğunu məzhəbi aydınlatamısan. Bundan sonra sən Əli izah səbəbin batil olduğunu isbat eləmək üçün, bundan sonra sənin məsələnin batil olduğunu isbat eləmək üçün yalançısan. Kifayət Allahın da isbat eləyim isbat edəcəksən. Səni isbat eləyim məsələnin yalançı olduğunu imamların dərini gətirib sənin o imamlara münazirəyə çağırmısan, qaçan da sənsən, görürsənmi? Münazirəyə çağırdın, qaçırsan. Qaçma, izah eləyim yalançı, isbat eləyim yalançı. Eləmirəm ay kişi, qaçıb eləmirəm. İsbat eləyim bu şeyi. Mən bura mən bura bir şey başa düşdüm ki, burada bir şey başa düşdüm. Sən niyə qaçdın? Niyə qaçdın? Orda burada yazdığın, sən orada burada yazdığın. Hamısı sadəcə sualı pərdə salmaq. Təşbih pərdə salmaq. Niyə qaçdın? Alim dinləyən ağıl sahibi. Alimlər, amma bu insan həmin alimdən qaçdı, isbat edilmədi. Sənə görə həmin alimə müşəbbehdir. Yəni bu mənim üçün kifayət eləyir. Əlhamdülillah bu mövzusundan bu kimi məsələlər təvqifi məsələlərdir mənim üçün. Mən sənin onsuz da təxmin olduğunu bilirdim. Mən sənin onsuz da e, mücəssim olduğunu bilirdim. Biz, mən dedimmi ki, sən mücəssim olmaq mənə kifayət eləyir? Biz usulda ixtilafımız usuldadır bizim. Sənin üsluba görə əsərlərdə əqil nəqildən öndədir. Əqil nəqildən öndədir. Bizə görəsə elə deyil. Bizdə nəqil gəlibsə biz isbat edirik. Allaha olsun insan yalan deyil. Mən inkar eləmirik. Allah yalan deyil. Bu qədər bəsdir inşallah. Sənin bu yala, bir neçə düz sənin məhlullarından bir neçəsi mənə demişdi ki, o insanın din kimi dərdi, o mən inanmırdım. İndi gördüm ki, sən mənim demədiyim bir şey deyirsən. Mən əqli nəql, nəqlin önünə vermirəm. Mən nəqlin dəstəklədiyi, dəstəklədiyi əqlin tərəfdarıyam. Nəqlin dəst ey bədbəxt. Elə sən hara iftira atırsan? Sən ən hara iftira? Sən ən azından əxlaqını çox gözəl nümayiş elətdirə bilirsən. Gəl, Hər cür kifayət eləyir. Gəl təhsil Sən danışırsan. Özün özün nə qədər istəsən yaz orada. Lakin lakin mənim üçün çox gözəl bir şey Çox gözəl bir şey aydın oldu. Mən inşallah Allahın izni ilə e, ancaq cəmaata açıq aydın bəyan edə bilərəm. Sənə görə bu, bu həmin alimə düşə behdir. O kəslər ki, isbat ediblər Allah Taala zatı ilə ərşin üzərindədir. Hə. Onlar müşəbbih. Bəli, hamısı. Hə. Kim deyirsən müşəbbih. Bəli. bəli. Bu mənim üçün kifayət. Əksini isbat kifayət eləyir. Mənə. Hə, Əksini isbat eləyirsən? Mən deyirəm ki, əqlin burada rolu yoxdur. Əksini isbat. Əql burada yoxdur. Bu qədər bəhs edin inşallah. Çünki əgər üsulda biz necə ediriksə, üsulda əgər biz ixtilaf ediriksə, biz heç vaxtı doğruluğunu elə mənə. Hə? Sən bə Mötəzilə ilə münazirə eləməyəsən, hə? Mötəzilə də sənin üsulla müxalifdir. Mötə münazirə eləməyəsən Mötəzilə ilə. Mötəzilə ilə münazirə eləyərəm, nöş eləmirəm. Üsulla müxalifsən axı niyə münazirə etsən mən? Sən əqlən, əqlənsə, əqlən sənin məsələn. Yox, cavab ver. Sənin sualın əqlən qalır. Sual mənaqibdir. Əqlən. Çünki sən sən Tamam, tamam. Olaraq... Mötəzilənin də mə məzhəbi əqlən mütənaqiddir. Mötəzilənin məzhəbi əqlən mütənaqiddir. Niyə onunla müzakirə eləyirsən, mənlə müzakirə eləmirsən, hə? münazirə eləmirsən? Mən hə? müzakirə eləyirəm. Niyə ki? Məsələn, məsələn, sənin məzhəbin, sənin əqli fikirlərin mütənaqid olduğunu. Deyirsən? Mən sən Gözəl, mütənaqid mütənaqid olduğunu isbat et. İsbat eləyirəm. Sənə görə, sənə elə. Sənə görə Allah Taala zatında bir şey olmayan bir şey ola bilər. Necə? Olmayan bir şey, daha əvvəl olmayan. Yəni həl yecuzu hudusul havadis fi zətillə. Azərbaycan da danış. Azərbaycan da danış. Yəni demək istəyirəm ki, Allah Taala'nın zatında havadisin olması mümkündür? Qətiyyən mümkün deyil. Mümkün deyildir. Yəni Allah Taala qəti Allah Taala bir feili etmə daha əvvəl etmədiyi zaman etmədən sonra edə bilməz, düzdür? Allah Taala məsəl üçün deyir ki, sən inanırsan ki, Allah Taala yaratmamışdır bir şeyi, sonra da yaratmışdır. Bəli, bəli. Mümkündür belə şey? Özündə yox, ha, özündən kənar bir şey. Yəni məxluqatı yaratmadan öncə yaratmışdır. Sonra yaratmadan yaratmadan öncə, ya yaratmadan e, sonra yaratmışdır. Yaxşı, o zaman sənə görə Allah təala eşidir. Və Allah Subhanahu taala bəli eşidir, amma eşitmə şeyini belə biz təfvid edirik. Səmi' mənasını biz zaten mən sifətləri tərcümə eləmirəm. Səmi' sifətini biz təfvid edirik. Çünki səmi' sifəti bizə görə bizim anladığımız mənada deyil. Başa üstündə indi sən deməlisən ki, Allah təala səsi eşidilir. Yox, Allah Subhanahu va Taala səslərlə eşitmir. Eşitmək çünki bizim bildiyimiz həqiqi mənada eşitmək səslərin orqana çatmasıdır. Allah Subhanahu taalanın nə orqanı var, nə də onun ə, e, hansısa bir sifətinə hüllül edə biləcək bir səs var. Mən məsələn sənin danışığını, sənin danışığını Allah təala eşidir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən sənə cavab verdim. İndi sən mənə cavab ver. Cavab vermədin. Mən sənə cavab verdim. Sən cavab vermədin. Sən mən sənə soruşan sənin danışıqlarını haqqında eşidir. Eşidir, amma səsin çatması ilə deyil. Nətər eşidir bəs, yaxşı. Allah Subhanahu va Taala eşitməsi təfvid zətn onu mən təfvid edirəm. Sən sözünü Allah Subhanahu sən, sən səsini Allah hə? eşitmir. Sən sən, sən desən ki, sən, sən sözüm sənədir. Sən sən mənim səsimi Allah eşitmir. Yalan danışırsan. Allah yalan danışdı. Mən deyirəm ki, mən öz tərcümə eləmirəm. Mən deyirəm ki, Allah səmidir. Səmidir. Nədir səmidir deyirsənsə artıq sən. Keyfiyyət soruşursan. Mən sənə yaxşı. əlin nəcür olduğunu mu soruşdum, sən mənə nəcürlük soruşursan. Yaxşı, nəcür olmur. Bax, sən sual, bax, sən bax, yox, həmişə sən sual. Sən mənim adımı çəkirsən. Mənim iki dənə sən mənə deyirsən danışsana. Bax, qalıb Cavab vermədən sualıma keçməyəcək başqa şeyə. Çünki sən fırladmaqda usta. Xeyr, sən mənim qəsdimi başa düşmədin. Sən mənim qəsdimi başa düşmədin. Məsələn mən mən Yox, Allah Taala Allah Taala məni Allah Taala mən mövcud olmadan, mən mən mövcud olmadan əvvəl məni eşidirdi. Yox, Əli Əli mənə izah elə keçək ona. Yox, yox, sən Allah təala mən Çünki burada artıq qardaş məni eşidirdi. Ki, qardaşlar da işarə eləyir ki, mövzu artıq dağıldı, qaytar onun mövzuya. Əli mənə izah elə. Qardaşlar qaçmaq istəsə denə ki, qutaraq gedək. Mən sənə son izah ver. Sənin məsəbin bu məsələdə mütənaqiddir. Nə üçün? Çünki sən deyirsən ki, Allah təala eşidir. Sən deyirsən ki, Allah təala eşidir. Mənim məsələm Sən məzhəbi mütənaqiddir. Bəli, sən deyirsən ki, Allah təala eşidir, düzdür? Dəxli yoxdur. Deyirsən ki, səslə eşidilmir, düzdür? Allah tərcümə eləmirəm. Səmiyə deyir Allah Subhanahu. Allah təala eşidir. Mütənaqiddir. Allah məzhəbi mütənaqiddir. Mən deyirəm ki, Allahla da eşit. Sənin məzhəbdə tənaqid Allah tənaqid yoxdur ki məzhəb. Sən bayaq dedin ki, eşidir, düzdür? Sən dedin ki, Yahudların peşəsidir. Sən dedin ki, eşidir və sən mufabbid, mufabbid yox, sən, sən eşitmək, eşitmək sözünü dedin mənə, eşidir. Ya sənə görə Allah təala eşitmir, Allah təala səmi edir və bilmirsən o səmi nədir? Bəli. Bilmirsən. Bəli, mən deyir, bəli, mən izah eləyim. Amma söz ver ki, mən izah etdikdən sonra sən də mənim izah etdiyim tərzdə izah edəsən. Sənin tərzdə yox, söz verirsən. cavab verəcəm. Sənin tərzdə yox, mən cavab verəcəm. Ha yox, sən mən mən mən sistem sifətini izah etdikdən sonra sən də əl sifətini haşa ki, al, mənim Rəbbimin əli yoxdur, o sənin Rəbbindir. İzah eləyəsən mənə. Amma sən sözünü sən təkfir edirsən yoxsa yox? Təbii ki, təkfir edirəm. Səmi Allah Subhanahu Səmi sifətini mən təkfir edirəm. Nəyi izah edirsən? İzah eləyim sən nədir səmiyyə Hüseynin mənası? Yəni səmiyyə dedikdə biz nə, nəyi təhvid edirik? İzah eləyim sənə. Nəyi təhvid eləmək yox, e, başa sən mənasını təhvid hə. edirsən və həmçinin də həqiqətini təhvid edirsən, düzdür? Mənası yox. Bizə bizə məlum olan mənasını təhvid edirəm. Bax sənsə desən ki, əl bizə məlum olan mənalıdır. Bax fərqimiz budur. Mən bizə məlum olan mənanı təhvid eləmisən. Hə? Ümumi olaraq yox, bizə məlum olan mənanı. Bizə məlum olan mənanı sən ümumiyyətlə inkar edirsən. Bizə məlum olan mənə Allahın Allah üçün Allah üçün isbat sabit olmasını inkar edirəm, bəli. Bəli, o təqlid eləmirsən də düzdür onu. Mən düz deyirəm, mən təqlid eləmirəm. Eləmirsən. Amma amma Çünki, amma amma Allah təqlid amma onun mənasını, o sözün mənasını. O yox, yalan danışdın, yalan danışdın. Hə. Belə bir şey yoxdur. Təfvid nə zaman olur? Təfvid nə zaman olur? Yəni e, təfvid etməmək nə zaman olur? Mən desəm ki, bəli, yəni səmi səmi dedikdə, eşitmək dedikdə və ya səmi dedik, sən eşitmək kimi tərcümə edirsən. Mən o e, tərcümə edən əhlüsünnə alimlərinin e, yəni o görüşdə deyirəm, tərcümə etmək. Yəni səmi səmi sifətini mən desəm ki, e, yəni bizə bizə mənə məlum olan eşitməkdir. Artıq burada mən təfvid etməmiş yəni, oluram. Sən Amma sənsə deyirsən ki, düzdür deyirsən ki, biz eş Allahdan eşitmir deyirsən də. Yox, yalan danışırsan. Niyə axı deyirsən ki, Allahdan da eşitmir də, düzdür? Eşidir, eşidir deyirsən, yoxsa eşitmir. Allah da eşidir yoxsa eşitmir? Həqiqətən mən səni artist təbiətli olmaqda vəsf eləməyə Nə artisti, ay kişi, nə yəni, artisti? Sənə mən soruşam, Allah da eşidir yoxsa eşitmir? Sən özün ziddiyyətə düşmüsən. Eşidir yoxsa eşitmir? Hə? Spontananın sifəti var, mənası bizə məlum olan məna deyil. Allah Taala eşidir yoxsa yox? Allah Subhanahu Taala'nın tərcümə olunmur sifətlər. Səmə sifəti var, mənası bizə məlum olan məna deyil. Yox, Allah Taala eşidir yoxsa yox? Allah subhanət alanın səmi sifəti var, Təbii, mənası bilmə, bizə məlum olan məna. Danışma, mən sənə sual soruşam, Allah eşidir yoxsa yox? Allah subhanət alanın səmi sifəti var, səmi'in səmi mənası bizə məlum olan məna deyil. Yəni eşitmir də, belə başa düşdüm ki, eşitmir. Səmi sifət var. Səmi'in mənası bizə məlum olan məna deyil. Yəni eşitmir də, belə başa düşdüm. Əli izah et, etməyincə keçmədim. Allah Subhanahu taala səmi sifəti var. Sən özün, özün, mənası... özün ziddiyyətə düşsən. Sən Haşa, estağfurullah. Biz Semya sözünden, ki... Semya sözünden biz, al, Semya sözünden biz, biz eşitmeye başa düşürük. Semya sözü eşitmeye başa düşürük. Allah Taala insan qaçdı. Sen e tamam, gözəl. eşitmeye başa düşürsen Semya sözünü. Bəli, mən eşitmə. Sənin bildiyin eşitmək. Sen ne başa düşürsən? Eşitməkdir. Sen başa düşürsen sen ne başa düşürsen? Mən eşitmək nədir? Başa düşmüyorum? İzah elə mənə. Yox, başa düşmürsənsə deməli Allah təala eşitmir də sənə görə. düşdüm bura. Əldən qalxdın, düşdüm bura. İzah elə mənə, eşitmək nədir, izah elə. E, yox, sən, e, sən e, yox, atalar... izah elə, qardaş, sən başa... A kişi, sən necə, başa... necə edəmsən, sən ziddiyyətə düşdüyü etiraf eləmirsən. Vallahi, Vallahi and olsun Allah ki, sən Allaha bunu izah eləyə bilər. Hansı Allaha and içirsən? Qaçan Allaha and içmə. Hə, şey keçmə, lazım deyil. Hə. Şey e, lağlaq. Hansı Allaha and içirsən? Lağlağını, lağlağını ham bacar. Hə. Lağlağı da mahir. Sağ Məsələn demək istəyirəm, nədir? Allah sən Allahın necə Allah Taala'nın eşitdiyini qəbul etmirsən. Burada belə isbat eləyənmədin. Dedim eşitmək nədir onu belə izah eləyənmədin. Yox yox, eşitmək, eşitmək sən eşitmək sözünü isbat edirsən yoxsa yox? Allah Taala desən eşidir yoxsa yox? Yəni eşitmək nədir? Allah Taala eşidir yoxsa? İza Səmi sifət var. Hər nə səmi mənası sən, sən anladığın şəkildə sən nə anlayırsan eşitmək sözündən? Eşitmək sözündən mənim anladığım səslərin orqana çatmasıdır. Bu da Allah üçün müstəhildir. Sən bunu sən qəbul edirsən, başqa eşitmək qəbul edirsən bunu. Eşitmək bilmirsən. Mən eşitmək üçün tərcümə etmirəm axı. Hə tərcümə eləmirsən də deməli sənə görə Allah da eşitmir də. Hə? Səmi sifət var Allah Subhanahu taalanın. Sən demədin ki, sən demədin ki, sən demədin ki, Allah Taalaya biz layiq olmayan. Desən ki, sən mənim sualıma cavab vermisən. Yox, sən yox, sənin məzhəbin yox. məzhəbinə görə ziddir. Hə? müxtəlifcə izah elədim. Əgər mən izah etdimsə, sən mən izah eləmişəm. Mən sənə bayaqla izah mən əl məsələsini izah eləmişəm sənə. Mən demişəm ki, biz əl dedikdə əl dedikdə 40 dəqiqədir mən saata baxıram, sən boş-boş danışırsan, safsata danışırsan. Mən izah elədim ki, mənə məlum deyil. Bəs mən bizə bizə məlum. Yaxşıdır, mən safsata danışıram. Sən məlum olanları izah elə sənə mən. Kəlam üzrə mütəxəssissən. Mən də sənə deyirəm ki, başa sal mənə ki, Allah Taala'nı biz eşidir, Allah Taala eşidir bizi yoxsa yox. Ya bir sual verim sənə, yaxşı, bir dənə sual verim, bir dənə sual. Verim. Sənə mövzuna bax. İnsan ya, insan ya deyər ki, Allah kişidir, biz ya da deyər ki, Allah mənasını bildiyini etiqad etdiyi şeyi izah edə bilməməyimi daha gülünc bir şeydir? Yoxsa Beyhaqinin iki il bundan qabaq əşarı olduğunu bilməməyimi? Sən utanmırsanmı? Ya, ya Allah sənə ağıl. Mən elədiyim xətalara görə utanıram. Sən, sən saat 12-ə mən heç ol... şeyim yox. Sən heç ah, cavab vermədin. Sən heç, heç bir şeyə cavab ah, vermədin. Bu mövzu səs yazısı forumda qoyulacaq və analiz olunacaq. Çünki sənə burada artıq mən sənə izah eləyə bilmirəm. Sən səs-küy salırsan. Deməli, həmkarlı olmağımın icabı olaraq səs-küy salırsan və mən bunun e, e, analizini forumda edəcəm və sənin e, harda yalan iftiralar atdığı, burada elə bilmirsən. Qulyasiyaların yerini eləyəcəm. Əqli dəlillər, sən deyirdin əqli dəlillərlə falan. Əqli dəlillərlə sənə izah eləyə bilərsən. Bunu da izah eləyərsən. Hə, Müzakirə əhli deyilsən, müzakirə əhli deyilsən. Sən əgər izah eləyənmədin. Əqli dəlillərlə hə, sənə məlum izah eləyənmədin. Sənə məlum olan mənanı izah eləyənmədin mənə. Mən izah Bağladım bilmədim. Mən izah eləyə bilmirəmsə, sən izah